Юрій Липа. Розподіл Росії. 1941 рік. З 20 схемами і одною мапою в тексті. Друге сплав справлення видання. Published by Hoverla Bookstore, 41 East 7th Street, New York. 1941. Partition of Russia by Yuri Lipa. 28 schemes and one map in text, second edition. Обгортка Галини Липи. USA. Inhalt ver Zeichnis. Vorwort. ein, Blick und Russland. Zwei, Bauernpolitik. Drei, Russlands Führung, Kampf den Ideen. Fünf, Kampf des Blutes. Sechs, Kraftfeld. Sieben, Russlands Erkennung. Acht, Moskowien. Neun, Moskowien Politik. Цен Нордмирлек. Ильф. Украин. Цвольф. Транс. Kaukasiens Reichtümer. Dreißig. Richtlinien des europäischen Russlands. Vierzig. Russlands Asienpolitik. Fünfzig. Sibiriens Politik. Sechzig. Sibiriens Selbstständigkeit. Зевенсик, Совет Политик им Сибириан. Ахтик, Сибирианс, Цукунфт. Нонсик, Тер, Ферне Остен. Цвансик, Веге Дюрх Монголай У, Синьян. Ханс Вансик, Бер Шунг, Киргизиенс. 22. Туркестанс, Цер Стюк Лунг. Литератур. Schloss. Інше політична праця Юрія Липи. Перше королівство Київське по проекту Бісмарка. Одеса 17 рік. Народний стяг 10 сторінок. Друга Союз визволення України. Опис діяльності Київ Одеса 18 рок. Народний стяг 32 сторінки. Третя Українська дова. Варшава 36 рік. Народний стяг 24 сторінки. Четверта українська раса Варшава 37 рік. 24 сторінки. П'яте. Призначення України Львів. 38 рік. 308 сторінок. Панування труд і лад. Варшава. 40 рік. 8 сторінок. Сьома. Русланд und seine geopolitischen Möglichkeiten. Варшау. 1930, 26 сторінок. Восьма. Чорноморська доктрина. Варшава. 1940 рік. Видання Українського Чорноморського інституту. Частина перша. Дев'ята. Українська раса. Перша. Біологічна політика. Варшава. 41 рік. 13 сторінок. Шлюз. Союз цей злочинний усім нав'язала комуно фашистська імперська Русь, хай згине навіки цей проклятий Богом кривавий і хижий радянський союз. свого народів тотальна тюрма. Партія Леніна для комунія нас могилу вела серпом скосили, а молотом били, тістками і кров'ю всіпали лани, світила катюгам червона зірка на всьому лежала печать сатани. всіх народів тотальна тюрма. Партія чекають нас пильними будь, бо джурні голод і розстріли рідних радянським народом, бо вік не забудь. слава братніх народів, отальна тюрма, Партія Леніна для нас перешасно видавництва, випускаючи другу з чере книжку доктора Юрія Липи, видаємо її до рук. Шановних читачів, у надії, що українське громадянство прийме її цим і цим шанує не лише пам'ять славного професора Юрія Липи, що загинув у боротьбі з московським наїзником на волю за волю України, але водночас запізнається з цим новітнім всеукраїнським світоглядом доктора Юрія Липи, що у своїх працях призначення України, Чорноморська доктрина, розподіл Росії і інших представив цю ідею за ню боровся і в тій боротьбі загинув в рядах УПА. Видавництво Говерля видала 53-го року першу працю доктора Юрія Липи. Призначення України поставила її до розпорядимості кожного свідомого українця, котрому воля і призначення України не є байдужим. Розподіл Росії це третя праця з черги доктора Липи. Друга чорноморська доктрина, яка своєю тематикою творить всеукраїнську трилогію. Появилась вона вперше в 41-му році, як перше число Державного видавництва України 1941 рік. Київ, Одеса, Севастополь, Керч, Ростів. Це в той час німецького наступу на схід, коли було проголошено у Львові відновлення української державності. Звідси назва Державне видавництво України, яке було чи не дуже короткий час, бо згодом німота усе знищила. Автору цієї книжці вказана конечність політичного поділу Росії на кілька окремих е, блоків. Держав, вважаючи зовсім слушно, що в програмі історичного призначення України мусить бути повне розчленування Кацапі на окремі національні держави. Незважаючи на це, що в книжці, в книжці підкреслена більше географічно-економічні проблеми, ніж політичні конечності, важливість книжки в сьогоднішніх днях не зменшується. Розподіл Росії це конечність для України, яка остаточно мусить визволитися жити, розвиватися як самостійна соборна держава української нації. Московія протягом сторіч завойовували, пограбовували не лише Україну, але і інші народи, бо і ціль це війни, підбої, насильство та шахрайство, яким німеш ні перепон немає. Москва наступала на схід, захід. полудня і північ. В Європі і Азії і стремень до дальшого підбою і поневолення решти світу. З Америкою включно. Світова революція це засіб до московсько комуністичної надвлади в світі. Звідси і потреба розподілу Кацапі, Кацапі, оця імперія без Бога і релігії мусить бути розчленована і відштовхнута до своїх етнографічних меж з перечасів 15 століття. Сучасна стан чи далі розширення Московської імперії. Це скрайня загроза не лише для України, цьому бастіонові, що перша боролася проти всяких диких навал, степу і Азії від монголів до москвинів, білих та червонів включно. Але загроза для всіх, навіть для наївних шукачів співжиття і миру з Москвою на Заході та цілому світові взагалі. Мабуть, не було б цієї загрозливої проблеми сьогодні коли б західні альянти не допомогли зрости застрашаючи силу Московської імперії в Другій світовій війні, так званий СРСР був би розсипався в прах і і під ударами наці... національних революцій німецької зброї не сталося так лише тому, що шалена. Політика Гітлера і Гаштапа примусили всі ці революційні сили українського та інших народів обернути зброю водночас проти Німеччини і Москвинів, чим остаточно огробили плани пляни Третього Рейху, його колоніальну політику. Ми не дивуємося московським імперіалістам-іммігрантам, що вводять в блуд західних політиків і приготовляють їм загибель, бо це політика інтересу їхньої Росії, їхньої імперії. Однак нас може дивувати це, що Західний світ, якщо він справді хоче боротися, чи бореться проти московського большевізму і досі не знайшов у себе зрозуміння для національних против проти московських революційних рухів, цієї третьої сили, і замість подержувати революційні сили, як українську повстанську армію, та підпільні рухи спротив інших поневольних Росією народів, і як на глум піддержують шляхом приватних американських кіл політику московських неділінських імперіалістів. Хто до Москви йде, голову свою несе. Коли ж завчасу захід не заверне з фальшивого шляху примирення, непередрішення та всяких е, контейментів. Він понесе сам свою голову під московський топір. Розподіл Мордора, розгром цієї імперії мусить прийти і прийде. Це лежить в інтересі України, в інтересі всіх поневолених народів та в інтересі всього вільного світу. Бо такий шлях буде не лише успішний, але й справедливий, а мір у світі тривалий. Українська нація і інші поневолені народи борються не лише проти комунізму чи його режиму, але проти Московської імперії, проти поневолення, байдуже царського, комуністичного чи демократичного. Бій проти комуністичної імперії мусить бути послідовний рішальний та остаточний. Цей бій Захід мусить повести його виграти. До цього бою Захід мусить піти з кличем. Воля народам, воля людині. І разом з поневоленими Москвою народами повести змах проти московських імперіалістів, усіх забарвлень розчленувати тюрму народів. а на її місці створити самостійні національні на власній етнографічній території побудовані держави. Віримо, що Україна скине, понижуючи ярмо московської тиранії, і стане соборною самостійною державою, як рівне між рівними у народі вільних колі. Доктор Мирослав Сидор Чарторийський. Шлюс. Вступ. В останніх десятиліттях завершилася стихійна колонізація українцями північно-східної частини Чорноморського басейну. Береги Чорного моря від Дунаю до Кавказу натуральні межі України. Довершили цього народні маси, йдучи за своїм інстинктом. Але таке довершення мусить відбитися також і в свідомості українців, в їх політичній ідеології. Простір, що його нині звемо українським, не відповідає ані давній великокнязькій, ані козацьким державам. Це новий простір. Він може бути обмежений або заокруглений, але вже тепер має свої виразні прикмети. Ці прикмети треба пізнати і то пізнати наново. Цілком нове геополітичне положення вимагає нового політичного світогляду, що відповідає новим енергетичним і демографічним центрам та по часті іншій психології мас. Зріст політичної думки українців виразно спізнився в порівнянні з територіальним розростом. Він не встиг у багатьох відношеннях догнати реальної експанзії, Тим часом треба звернути увагу, принаймні на практичні завдання, що ждуть свої розв'язки. Три праці обговорюють у новому дусі стан і нові можливості людей і території України. Вони ці праці доповнюють себе взаємно. Перше це призначення України, що розглядає геополітичні перні сучасної України, висуває значення України як вузла важних, важних торговельних доріг, а також подає генеральні ідеї, сили, підложжя і можливості українців. Друга праця Чорноморська доктрина призначена головним чином до розгляду тіснішої закордонної політики України над Чорним морем. Можливості цієї політики випливають із споріднення України з іншими країнами Чорноморського простору. Третя праця, що тут перед нами, це розподіл Марасі, е, оскільки перші дві торкалися головно зараз внутрішньої і зовнішньої політики України, то ця праця бере більший засяг. Обговорювано комплекс тих країн під назвою Мордор що до них належала, належала Україна на протязі останніх 230 літ, почавши від нещасливої полтавської битви. Виходить вона в половину 41-го року, саме в 50-ліття присяги братерства Тарасівців на могилі Шевченка. Ця присяга першої сепаратист, сепаратист, сепаратистична організація новітньої України розпочинає формування виразної думки щодо розподілу Росії. І вона дає моральні підстави цій книжці. Оживлює її той самий дух, що і символ віри молодих українців Івана Ліпи 1892 рік. І самостійну Україну Міхнов Миколи Міхновського. Отже, віра в свою стихію і власне призначення в лоні світу. Тема розподілу Мордора виросла з багатьох суцільних світоглядів, як українських, так і неукраїнських. Чи українські вчені, як Михайло Грушевський, або політики, як Сімон Петлюра, чи українці як Сибіряк Аєдрінцев, сотнями синтетиків і політиків Сибіру, України, Середньої Азії Кавказу та західних земель Східної Європи. Всі вони підготували політичне дозрівання до цієї теми. В самім виконанні книжки авторові багато прислужилася робота Українського Чорноморського інституту і групи Вогонь. А за у першій мірі професор Іван Шовгенів та інженер-економіст Лев Биковський. Придалися і вказівки Андрія Жука, застолника першого союзу визволення України та доктора Петра Шумовського. Книжка була б не вийшла так швидко, коли б не приязна поміч і матеріальне попертя сотника Павла Дмитренка, вояка першого імені Богдана Хмельницького полку 17-го року та відданий труд. Коректора і складачів українців. Всім їм автор приносить щиру подяку. Юрій Липа 22 червня 1941 року. Шлюз. Чим штучніше звучать гасла єдності Росії, чим чим жорстокіше виконана вла... викона... виконана влада перепроваджує на ділі ці гасла, тим виразні, виразнішають природні сили земель між білим і чорними морями. Є закономірність потужня і велична, що змушує північ і південь піти власними дорогами. Перше погляд на Мордор. Прикметою людського розуму є шукання досильності в життю. Спеціальної доцільності шукаємо в великих державних організаціях. Ми привикли дивитися на ці організації як на певну доцільність чи в духовім, чи фізичному життю. Велика держава то для нас ділянка життя, що в ній люди звозили ряд невидимих, а однак очевидних будівель. То будівлі гасел, думок, звичаїв, традицій, вірувань, законів та інституцій. Люди живуть не тільки в очевидних будуваннях вони перебувають також і в невидимих будівлях. Натурально не менш важ, важ, важ, важкими є і відомі суспільні мережі доріг, промислові, і торговельні, і культурне надбання В правдивому металю, камені і дереві, коли в духових надбаннях. Завершенням є віра в своє призначення, то в матеріальних здібність до панування простору. Це беремо за підставу оцінювання ролі Мордора і ніщо більше. Беремо її як одність на тлі світової історії, світової господарки. Стараємося узглянути своєрідність і теренів, і людей, але завжди пам'ятаючи про певні біологічні закони, які кермують цілим світом. Чи ж можна трактувати кацапі як одність в часі? існує твердження, що большевики від 18-го року змінили цілком попереднє обличчя Кацапі, так не є. Сучасна сучасна, каца, сучасна кацапська політика не створилася віднедавна. Большевізм не розпочав нічого, щоб не провадив або не пропробував впровадити царат. Нам не ход про назви. Еволюція понять більшовістської кацапі ішла тим самим шляхом, що ним. Перед тим йшли напрямні імперських правителів Петербурга. Не змінилася умова до труду, те, що лежало в глибині суспільних і національних суперечностей, зістається і далі. Певні прояви в тому людей природи, скравіше тепер висловлені, існували і перед большевізмом. Людська воля, навіть там так насильницька, як большевицька, може надвередити, але не змінить біологічну істоту терену і населення. Власне, з погляду біологічної історії істоти Кацапі можемо трактувати її як цілість при цілій шарпливості кацапських урядів зіставалася кацапі завжди певним природним явищем. При її величезності території і великій кількості народів легше навіть встановити певні природні міри, потрібні для її оцінки. І як каже приказка, дерева не ростуть аж до неба. Наявність форм кацапського життя має в собі щось із рослинного чи звериного життя. Річ не йде тут тільки про те, що більшу частину території Кацапії зайнята головним чином близькими до природи, промислами звіроловними і рибальськими, чисто природним явищем, є не тільки це окраїне населення, але й само ядро народів Мордора. Поясним це. Власне тому, що кацавські народи були тереном нечуваних і неприродних експериментів, тим виразніше в них ділають певні стихійні сили природи. Як за Петра І, так і за Леніна і Сталіна діють ті самі явища, як клімат, геологічні підстави, наслідки географічного положення, гідрографії і, врешті, залежні від них, як і від характера народів, економічні і популяційні відносини. Це все має свої межі і свої форми. Перше твердження, яке ще, яке ми на підставі вищого будемо мусити відкинутися, це що Кацапія точно бути не може. З той же причини, як твердять деякі незрівноважені Кацапи, внаслідок безмежності свого простору кацапі неможливо до здобуття. Твердження це один час репрезентувало цілу кацапську державну політику, а тепер є змістом кацапської міграції. Знаход воно і досі хоче слухачів серед русофільського німецького юнкерства і поодиноких представників західної плютократії. Це певне табу кацапського простору. Друге твердження, що тісно зв'язане з першим, це. Зазна... Зазначувана багатьма кацапами думка, що Мордор має надмір людського матеріалу. Думка ця війшла в кров кацапських політиків, особливо стратегів. Розкидання сил в просторі є постійною хоробою кацапського провадження війни. Розкидає людські сили провід центру. нової їх провід фронту армії, а навіть кожний корпус і дивізія. В суспільних реформах це саме марнотратство в большевіцьких кампаніях Сібеї чи жнив марнується здобуток десятків тисяч родин. Студія кустарних та самодіяльних фільмів Самогон представляє музично-культурологічний проект Лагідна Українізація у супроводі антитоталітарного гурту Сталін унд Гітлер Капут пісні з альбому «А я не москаль виконує професор антропології Орест Лютий. Увага! Етеншена танцьо! Нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Що починалась Московія? з гнилих і широких болот, куди від навали татарської ховався розбійний народ, а може, вона починалася з тих грозних кривавих часів, коли вся Європа здригалася від люті азійських царів. З чого починалась Московія? Суродство убогих хатин, з рабської покорності у землях від фін до мордвин. Червоних псячих голов, які до торочила, О причини дикая кров, Що починалась Московія з брехливих і наглих попів навіть Бога привласнили, мовляв, що Москва третій Рім. А може, вона починалася з виймання очей у митця і тому пияцтву одвічному, якому немає кінця. Святої Русі, бо Русь починалась у Києві, і знають про ето усі, а може, вона починалася з тих матів, що вчила їх мать, за Леніна, блять, і за Сталіна. Переебать всех не переебать. Чого починалась Московія? Чого починалась Московія? Московія. Чого? починалась Московія. Цим взглядом битви суцільної колективізації в 29-31 році, цілком подібне до, скажімо, такої битви під Тенбергом в році 14. Таке кацапське відношення до свого простору, свого народу могло колись давати певні позитивні наслідки, але на загал дає цілковитий брак почуття відповідальності своєї чини. Тим часом не можемо інакше віднести до Мордора, як з певним домаганням відповідальності, новий порядок речей, до котрої до котрого в той чи інший спосіб стрімлять народи світа, вимагає від кожного народу і кожного терену певної готовості до співпраці, якийсь державний містицизм. Мордора розумом не зміряєш, тепер не на часі. Від року 1855-го Кацапія терпить поразку за поразкою. По за під Севастополем падає замах за замахом на Кацапі. Праси в прасі війні з Японією. Зроджуєшся, гасло знищення уже цілих кер... кермівних кляс Кацапів. По 17-му році з кацапського прапора відпадає білий колір шляхти, синій колір купецтва. І зостається тільки червоний колір робітників і селян. Та він не врятовує Кацапі, вона цілком не має того розгону, який собі приписує ще далі. Мала Фінляндія, маючи лише 18 дивизій, протягом трьох місяців держалася проти 47 совєтських дивизій. Росія це не є держава, яка не звертає уваги на межі в своїх посувах. Зрештою, Кацапія сама тепер є під напруженою увагою перенаселених країв. На сході Кацапі тепер не безсилі розріжнені. Племена лишень щораз міцніш зорганізований і дуже густо заселений Великий Далекий Схід. На півдні густо заселена Індія, а сусідом Європі, близьким до неї. Лучбова є західний сусід. Європа дивиться заздрістю на Совєтську Унію. У той час, коли в Європейських Совітах на квадратний кілометр припадає тільки 23,6 людей, то в Італії 134, в Німеччині 133 і в інших країнах Європи. Завжди далеко більше, як в Кацапі. Радше тепер Кацапі оточена і досліджувана перенаселеними країнами. Тепер вона є предметом колонізаційних пожадань і досліджень чужинних економістів. Пригадаємо собі тільки, що в самій азійській Кацапі є терени величини сучасної Франції, що зовсім не досліджені. Кацапи стоїть на іспиті перед системою свого господарства. Дехто відділяє її обіч трьох левиатанев, того господарства або Хамерик, Євроафрики і Великого Далекого Сходу, як Євроазію. Однак е, той євразійський левіатан світової відміни дає 10, а то в 15-20 разів менше від кожного з трьох попередніх. Ця велика кацапська одиниця не вміє продукувати. Ловецтво займає ще досі двотреті кацапі. Вона не має тенденції продукувати ліпше від року 31 го все менше уділ Кацапі світової торгівлі. Цим самим Кацапі, помімо своїх великих просторів, як здавалося, Кацапам необмежених, тепер не тільки оточена, але і не дає доказів справності в продукції. Цілком фальшивим є і друге твердження, таке закорінене серед чужинців, що Кацапія має необмежені людські резерви. В Росії 1904 в війні з японцями твердили Кацапи, що закидають японців шапками. Свою невдач в цій війні пояснювали вони недостатною лучбою в Далекому Сході. В війні 14 року вони мали, мали ворога на своїх найбільш залюднених теренах. Терена. Однак уже в кінці третього року війни Касапи стояли перед гострим браком людей, як згадав генерал Головін. В доповіді, складеній Державною радою для царя, виразно було зазначено, що цілий державний механізм і ціле народне господарство відчуває виразний недостаток у людях. Там вже було зазначено і про вичерпання людського запасу в армії. Нема сумнівів, що швидка вичерплюваність людських запасів в Кацапі в боротьбі з сильними державами полягала як і і економічна непродуктивність. На невмінні мобілізувати свій розкиданий по просторах людський матеріал. Власне, це переважно невдале змагання по до мобілізування сил так великих просторів і характеризує цю історію Кацапі, тобто історію Кацапської імперії. В зв'язати якнайбільше теренових і національних супротилежностей. Пасувалася керма Кацапі до найдивачніших помислів. Досить згадати ідеї неподільного народу Кацапі або Третього Риму. Загальне остання комуністичного інтернаціоналу, останні роки історії Кацапі. Це ще раз тяжка боротьба центральна влада з різнородністю людей і краю. В цій боротьбі найтрагічніше було те, що централістична ідея виявилася недоцільною на просторах Кацапі, що розтяжчі удари завдається ідея попросту людському життю. Спроба, наприклад, взяти під увагу хоч би зріст населення. Незважаємо навіть на страти духові і матеріальні. Після обличчень з 1906 року доктора Менделєєва нормальний розвій і зріст населення дав би в 1940 році 220 мільйонів людей на теренах Кацапі. В дійсності ж бракує коло четвертини того. Помимо великих просторів і багатств природи, населення не розвивається і не зростає. Централізм великої держави заважив на кількості населення. В цій праці хочемо ми лише представити недоцільні на життя селянства, розпачливі борсані центральної керми, врешті релігійний і національний розгардіяж кацапських країв. З'ясування цього дало б нам право в пізніших розділах висунути на перше місце реальні природні відносини серед людей на кацапських теренах. Уважаємо це за свій моральний обов'язок. Шлюз. Друга селянська політика. На цілій землі існує 200 мільйонів селянських дворів, а в тих дворах 1000-1200 мільйонів людей. Отже, більш-менш 2 треті населення світу. До них, як повноправні члени, входять і селяни кацавських теренів. Їх завдання в стивої скалі є дуже важні. Коли поглянемо на мапу світу, де зазначені використання селянством догідні ґрунти, то на першому місці зверне нашу увагу ділянка Західної Європи. Там, за дослідками, використано аж 117% догідної землі. Отже, уліпшено навіть деякі недогідні до культури ґрунти. Зате в Східній Європі використано лише 58% догідних земель. Черга на підвищення земельної культури приходять на східноєвропейські народи, на їх селянство. Це властиво є підставою селянської політики взагалі, бо ж в природі не існує оброблена, оброблена зем... не, обр... не, існує, не існує обробленої землі. На те потреба культури, щоб степ, ліс чи пустирі стали врожайні, при тому беручи під увагу сучасної мови. Ми мусимо часто зміняти напрямні тої культури, не мати первічного селяніна самозрозумілою певної економічної підстави для держави. Самозрозуміла приватна сільська господарська є невигідна і не приносить багатства, скільки вона не входить, як складен до цілої культури краю. Тим, то пояснював щораз більшого невіддільність селянства від держави і в поступових країнах. Властива не може бути свобода селян, бо ж усі уліпшення сільськогосподарської культури можуть бути в зв'язку тільки із ростом досконалості держави. Власна поступовість тої держави полягає на тому, що своєю технічною співпрацею з селянством, своєю сільською політикою не дозволяє вона на звіродніння селянства на його філяхізацію. Звіродіння селянства важне не тільки з огляду на сільськогосподарчу культуру, адже селяни є носителями крови народу, підстави тої піраміди, що символізує його одність. Селяни зв'язані одно з другим спорідненням крови, як зв'язане з сусідніми кільцями, кільця великою Кольчуги. В селянстві живе те що живе в нездоровішій частині роду, будучина. Такі були підстави сучасної поступової селянської політики. Зрештою, в загальних рисах є вона спільна усім сильним народам, незалежно від часу. Власне, з такої точки погляду будемо дивитися на селянську політику, що її провадила на своїх теренах Кацапія. поле, русское поле, Светит луна или падает них Счастьем и болью вместе с тобою Нет, не забыть тебя сердцу вовек Русское поле Русище фелде Сколько дорог прожигал что в жизни сбылось Не сравняться с тобой Ни леса, ни моря Ты со мной, мое поле Студит ветер везет Здесь отчизна моя, и скажу не тая. Hallo russische Felder, ich bin schreiben, Kalasor. Felder, russische Felder, brechen Sie Deutsch und verstimmt alle Zeit. Запах полыни, вешние ливни Вдруг обожгут меня прежней тоской. Сяє поле, русиче фелде, яга гиди, ожидания живу. Верю молчанию, как обещанию, пасмурным днем вижу я синеву. не сравнятся с тобой Ни леса, ни моря а Ты со мной, мое поле Студит ветер везут Здесь отчизна моя И скажу не тая Alle russische Felder, ich bin Schreiben halaszó. Передусім розглянемо природні географічні умовини сільського господарства на теренах Мордора. Адже здібності терену дають вказівки для силової порідки сільського господарства. Грунт, клімат, оро і гідрографія відрізняють Східну Європу, навіть виразно від Західної. Цілий захід є під впливами благодатного Атлантику та можлива інтенсифікація і різнородність культур, сама душа сільського господарства. В Західній Європі є багато так званих кліматичних оаз, теплих долин, огороджених від півночі горами. Тих горах багато альпійських лугів, пасовиськ, ціла Західна Європа загріта гольфштромом. А як, як же представляється Східна Європа? Вона далека від теплих теч Атлантику, вона цілком відкрита від півночі і вітрів. Лише незначна частина її. Галичина, Волинь, Надбалтика має умовне зближене до Заходу. Професор політика спеціально скептично дивиться на можливості добрих урожаїв в просторах Східної Європи. Говорить головним чином про лишень Атлантичний клин найближчої вологості у Східній Європі. В більшості місцевості між Білим і Чорним морям морем Вегетативна доба переважно коротка. Рости можуть тільки невеликі сільськогосподарчі рослини. Плодозмін неможливий. Степові сухові і весінні посухи перешкоджають всякій інтенсифікації. Безводі є прокляття великих просторів. Східня Європа менше надається до інтенсивного сільського господарства, як західня. То не значить, тут лежить безвихідне. Це значить, що для повного використання грудну ґрунту Східної Європи треба спеціально культурного і сильного селянства, котре б давало собі раду з дуже тяжкими природними умовинами. Тим більше це важним стає тоді, коли сучасний стан ґрунтів Східної Європи є неблискучий. Візьмімо хоч би стан Чорнозема. Почало, Почалося його розроблювати в цілій розлеглості лише в 90-х роках минулого століття. Так званий Південно-Полтавський степ, не кажучи вже про Надвольський, Донський, Кубанський Чорноземи лежав облогом за часів і хозарських, і Київських, і гетьманських. Це все були держави, переважно торговельно промислове. В дві третини чорнозему української чорноморської плити лежали не з зорані приблизно до половини 19 століття. Тим часом, практично взявши вже 9 десятих його змарнованих невміла господарка не дають врожаю гідних. Чорнозем. В пересічні вже тепер такі, такий Херсонський чи Січеславський Чорнозем, де незмірно менше врожаю, як дає пересіч на чорноземних ґрунтів в Західній Європі, взявши під, під увагу природні прикмети ґрунтів на кацапських теренах можемо цілу селянську політику в Кацапі поділити на доби, зв'язані з тим чи іншим типом оброблювання землі. Ці типи культури обмовляли собою типи селянських організацій. Головного можна було б розрізнити добу перед Кацапською, що кінчається в 17-18 столітті, добу добу політики царату, і врешті третє, що ми, ми в ній знаходимося яка розпочинається катастрофально і в наслідках політикою большевиків. Підставою кацапської імперської політики на селі були напрямні створені ще за часів Московського царства. Що це були за напрямки? В Московському царстві панувала приложна система. Рублять ліс, більш частину його відразу ж спалюють. Очищену землю зорють протягом кількох літ під засіви. Коли врожаї починають спадати, а це виступає досить швидко на нужденних ґрунтах Московії, тоді кидають полі, шукають свіжого місця на нове. Так описує дослідник. Властиво це було кочове рільництво. Тривало воно приблизно 9 століт з 9 по 18 століття відповідало на загал характерів народів Московії натурально ці маси мандрівних хліборобів найменше дбали про культуру землі. При великих просторах Московії найхарактеристичнішим для неї це мандрівне селянство, великі пустирі, великі ліси і невелика кількість релії представлялася очам Герберштайна, Олеаря і інших західних мандрівців. Сама ж Москва була передусім містом державою торговельного вузлового типу. Ситуація змінюється, коли Москва від Івана III переходить до мілітарної експанзії. Тоді збільшується податковий тягар на селянстві тягло. Тягло була встановлена ще під час 200-літнього татарського ярма. Власна керма це тягло збільшує. збільшує. Селяні і так досить мандрівні хлібороби. Тепер ще з більшим напруженням шукають місць догідних не тільки з погляду Хліборобського, але й як найбільш віддалених від адміністративного гнету з його тяглом. Доходи царів з огляду на нестійність населення терплять через нерівність допливу. Тому головним завданням московських урядів стає прикріплення селян до землі. Боротьбу з волоцюжством селян поважно розпочав Борис Годунов. Тоді постала постала державна принука в відношенні до селян. В часах Івана Лютого Московія прибирає характер уже рільничої держави, однак жадні закон не може докладно затримати селян при обрібці землі. Близькі простори мають їх в тих просторах. Завжди можна ще сховатися від немилосердної адміністрації і жити своїм вільним півкочовим, півкоч, півкочовничим хліборовським життям. Петро І, основоположник Російської імперії, застав ще цілі маси селянства, як, які викручуються від важкого тягла. За нього, особливо за його наслідників, 1725-50 роки, рядом заходів остаточно поневолили селянство, остаточно виясняється нового характеру організації селянства. Це тяглова община, сільська громада, котра, щоб сплатити податки, що на неї припадають, об'єдналася спільному зусиллі. Спроба Петра розділити податки на особи не повелася, залякана жорстокостями нового уряду. Селяни не брали особливо особистої відповідальності на себе і відкидували Петрівська подушне не прийнялися теж і звичаї особистого наділу, чи ж особа чи виконала, чи не виконала свої роботи, була залежна передусім від норм, вироблених цілою громади. Так зване кацавське дворянство було властиве нічим іншим у цій панщині організації, як упривільованими доглядачами общин. Для більшого землі поволі перейшло селянство з переложної підсічні системи до трохпілля. Належиться тут пригадати, що від половини 18 століття панщина московська система поволі починає приходити і на південь, на виховане в інших ідеалах селянства України. Початок 19 століття зустрічає імперська Кацапія як передовсім хліборобська країна, альфа і омега селянської політики є виключно наказою уряду в той час, як імперські війська підбивають величезну територію. Уряд сили не дозволяє їх колонізовувати. Поміщики, поліція взагалі адміністрація це є ті сили, що повсякчасно готові знобити повстання нездоволених селян. Для самих же селян єдиним виходом зістається втечі до земель, ще не адміністрованих як слід. Так відбувається заселення степів Південної України, Поволзьких земель і азійської Кацапії. Становище селян могло змінити тільки одно поразка армії і зв'язана з нею захитання трону і поміщенства. Те наступав у праці Микола І в Севастопольській війні. Ціле так зване російське ліберальне суспільство домагається від нового царя Олександра II визволення селянства. В 1858 році губерніальний комітет Твері просить знести владу поміщиків над селянами, а щоб запобігти самоволі нових чиновників над селянами, знести поділ людності на стані і запровадити самоврядування на селі. Тою дорогою царат не пішов. Так зване визволення селян від 19 лютого 61 року було одним із найполохливіших законодав, законодатних посуїв царату. Найпростіше було б визволити селян кріпаків і признати вагу правної особи за кожним селянином. Це дало б підставу до розвою індивідуальних сільських господарств та здоров... на здорових основах. На землі осілися б тільки ті, що своїм трудом і охотою змагали б до того. Решта пішла б до промислу, що саме почав розвиватися. Постав би натуральний, а не штучний добір селян. Що так могло б бути доказано, показало селянство Прибалтики, котре було визволено приблизно на таких підставах. Там якраз виникла сильна, сильна хліборобська кляса. Та царат не допустив до того, що витворилася кляса свідомих хліборобів, і то на особистім загально цивільнім праві. Законодавство 61 року обмежило особисте право селянина сільським обществом щось як община. Селянське право власності було обмежено на одчуждаємості земельних приділів. Селянин підлягав спеціальним сільським установам і селянському законодавству. Він не був повноправним громадянином. Держава трактувала його як не повнолітню дитину, не ощаджуючи йому і тілесних карт. Це штучне відділення селянства від селового населення Кацапі мало на меті державний догляд над продуктивністю села. Держава не хотіла зістатися безбіжжя і тому пильнувала хліборобів, зігнавши їх у общество. Солодко... Солодкова романтична думка про вічно тривалу сільську общину сталася підвалена ідеологія не тільки урядових кол, але навіть деякої частини опозиційного суспільства. Проти общини взагалі свого неповнолітства не вільно було селянинові, селянин, селянинові бунтуватися. Все це може робилося в ім'я продуктивності, але всупереч правам розвою. Коли в торговельній Москові Годунова сперед 500 літ жорстокі накази не могли припинити селянських мандрувань, то і тепер тепер і поготів. Поліція спроводжувала селян утікачів етапною дорогою назад на місце перебування до обществ. Правна винятковість викликана озлоб... викликала озлоблення. Аграрні непорядки спеціально сильні почалися вже по акті визволення селян до розбурхування селян причинилися інтелектуальні партийці, роблячи на тому свої революційні кар'єри. Тоді ж повстала популярна лежа про російського селяніна з комуністичними нахилами, а навіть про саму общину як натуральний спосіб селянського побуту в Мордорі. Суперечно тому приносила щоденне життя втікання селян до фабрик і міст заворушення в лоні самих общин колонізаційний не зв'язаний з общинами рух. Розрухи селян ширилися все більше і більше. Спеціально український південь давав вісьме четверте цих розрухів, що не раз обіймали сотні тисяч селян. Другий зудер по цараті, нещаслива японська війна 1905 року. Заактивізували селянство ще більше. Врешті 9 листопада 1906 року прийшов закон, що звільняв селянські господарства від общинної залежності. Остаточна ця Столипінська реформа була узаконена в 11-му році. Від того часу селяні в Росії постійно почали переходити на стан повноправності. За час від до 2017 року певна частина селян селян створила групу фармерів, хуторян, відрубників. В цих самих роках уряд не тільки дозволив на переселення з Європейської Росії до Азійської, але навіть сприяв цьому переселенню. Крива селянських розрухів почала спадати. В цій добі надійшов большевістський переворот в Кацапі. Більшовики використали відрухи селянства. Від 17 до 22 року під час стабілізації військового уряду Село і селянин відходять на другий плян. Головною речею були податки в натурі для армії міста, так зване продрайзверстка. Хоч не існувало право власності на землю, але було право особистого користання. Землі не вільно було продавати, ані дарувати, але все ж це була приватна власність. Продорозверстку замінив натуральний сільськогосподарчий податок. В 1923 році заступив його грошовий податок. До 1927 року існувала так звана НЕП нова економічна політика. В нім більшовики відступили від соціалістичних засад. Зате в краю повстав нормальний господарський грошовий оборот. В липні 27 року розпочалася боротьба з власницькими настроями на селі. Землею почала розпоряджатися сільрада селян запросили до колективізації. Та незважаючи на всі зусилля партії і скажену агітацію, добровільна колективізація дала жалісні наслідки. За два роки сколективізовано було лише 4% селянських господарств, отже, дуже небагато, як на 115 мільйонів селян, селян під совітами. В кінці 23 року Москва розпочала масовий терор стосунку до селян, знаний під назвою суцільна колективізація. Органи влади мусили це зробити. Селяни, особливо українські селяни, виповіли Москві війну голодом. Мало що вони придержували хліб, вони згортали своє господарство, коли в квітні 28-го року Україна дала 33 мільйони сотнарів збіжжя. Торік пізніше лише 4,5 мільйони сотнарів. Чекісти обернули села в інквізиційні двори, розгромили її злили кров'ю. Боротьба тривала кілька літ і в 1939 році на 276 тисяч сільських громад в світах було сколективізовано 250 тисяч. Що, що то є колгосп? Тереном його є терен сільського общества, що існувало ще з Саратова. З цього погляду большевики тільки повернули до часів перед 2016 роком. Колгос, однак, стоїть нижче від царської общини. В нім не допустила навіть обмежена приватна ініціатива. Всі можливості поступу тут замкнені. Державна пляновість не рахується з місцевими умовами, а продукти колгоспу не йдуть до вільної торговлі. Колгосп це не більше як сільськогосподарська фабрика з найманими робітниками, яким не вільно втручатися до продукції. Приблизно це нагадує працю моренів на бавовняних чи цукрових плантаціях. Колгосниці, колгосники працюють напівголодні, і щоб вберегти від них продукти їх власної праці. Від 1932 року діє закон про охорону соціалістичної власності, де грозить розстріл навіть за зривання колосків на полі. А ходу до праці в колгоспників зменшується, щораз більше винищуються ґрунти. Чи можна якось направити справу? Сталін цього не потрапить. Коли він передав землекористування в руки самих колгоспів, отже, дав би те, що прагнули селяни ще сто літ тому самоврядування в господарчих справах. І він би програв місто і взагалі адміністраційний апарат не дістали би нічого. Голодне село на виснаженій землі споживало б все, що само витворило. Сталін мусить заставити селянство в стадії сучасного звіродніння, бо в першій мірі проти нього звернулося би відроджене село. Буденчина селянства це справа його самого в першій мірі, а потім і цілого світу, передусім Європи, що не може існувати без біжа. Потрібен вивіз з біжа. Совіти не вивозять тепер збіжуть набагато. Вивозі, скажімо, пшениці в 1938-1939 роках постачали вони лише одну четверту того, що Аргентина. Загалом одну восьму канадійської пшениці. Взагалі 85% світового вивозу пшениці припадає на заморські країни Канада, Сполучені Штати, Аргентина і Австралія не тільки пшеницю, але і всі продукти сільського господарства. Споживає населення Совітів маючи не більше 1% до вивозу. При цим зглядом в скалі світового господарства Совіти подібні тільки до Китаю і Бритійської Індії, де існує найбільше упослідження, філяхізація селянства. Є речі певною, що світ не дозволить на таке обниження продуктивності шостої частини світа. Індія селянства в совітах мусить скінчитися. хоч на трохи ще, болю мій, ти полиш мене птахою, сизокрилою, полинь полити на Україну, з неволі на Україну, краю мій ти постань на мить, мрію світлим спогадом, краю мій, краю лагідний, до тебе линуть думки лелеки, хоч ти і таки далекий. Тихо гаю, зелені маю, де липа медом цвіте, наче у раю, тихому раю, пливуть тумани над Славутою Дніпром, і летить душа, і летить душа туди, де мати живе, хоч тіло закуте в тюремну московську отруту блискавко, блискавко, розбуди мій край, розбуди мій край, досить вже, досить вже спати мріяти, спати мріяти, краю мій, ти від сну повстань, бо так у снах ти себе загубиш, у мріях себе ти загубиш. на трохи ще болю мій, ти полиш мене птахою, сизокрилою, полим полим ти на Україну з неволі. сучасному стані селе селянство і всі селянські землі в совітах є не більше як колоніза... колоніальними простором адміністративного апарату з центром у Москві. Першим завданням було б ліквідувати, зліквідувати колоніальний характер сільського господарства. Безглузна централізійність повинна бути усунена. Культура земель має бути пристосована до її природних прикмет. На першому місці постає квестія розподілу селянських земель на дрібно і великогосподарські області. Там, де панує сухий і холодний клімат з коротким періодом польових робіт, там дрібне господарство має менше будучності. як велика, на обох ґрунтах селянин не може працювати на вивіз, тому на землях не чорноземних на схід і північ приблизно від лінії Смоленськ-Саратов повинні переважати великі сільські господарства з найманим трудом. Землі Чорнозівдень від цієї лінії, що обіймає території Дніпра, Дону і Кавказьких рік, з огляду на догідніший клімат і більші можливості плодозміну та шляхотніших культур. Це землі дрібного господарства. Правда, і тут повинна мати свій взгляд держава. Щоб бути дійсно продуктивним хліборобським краєм, Україна потребує колосальних іригаційних праць на півдні над Чорним морем, а особливо на своїм сході між Дінцем, Доном і Кавказом. Сільське господарство в так званої європейській Кацапі значно знищено, далеко більше, аніж промисел. На який ж капітал? зможе воно прийти до нормального рівня. Тільки на капітали край і тільки одночасно з розвоєм власного промислу. Штучне засилювання капіталами сільського господарства України чи Московії не витягне їх із стану колоніального. Драй, керма, кацапі. Ціла доцільність керми Росії виявилася передовсім в завоюваннях армії. Все інше властиво було тільки подробиця. Найважнішою справою було територіальне поширення. Властива в самій психології керми було поняття про необмеженість кордонів в Кацапі і про потребу вічно посуватися на порід. Коли посування припинялося в одному напрямі, то це була Лиш хвилево і обов'язком керми ставало посування в іншому, догіднішому напрямі. Відразу ж не було під цим оглядом виразнішої ріжниці, чи то був схід, чи захід, північ чи південь, Азія чи Європа, чи навіть Америка. Петро І, встановлюючи Кацапську державу, вагався, де збудувати столицю імперії, чи над Балтією, чи над Чорним морем його імперські війни. Це шарпання майже одночасно на південь, північ і захід. Закінчив він їх останнім походом на південний схід, на береги Каспію до Персії. Війна і тільки війна була борщем імперської керми. Війна вже тому була легкою, що головна маса населення хоче. на неї погоджувалися. Селяні мало на своїх землях так важко війну з адміністрацією, що байдуже, а навіть з певною надією дивилися на здобування нових територій. Головне ж полягало на тому, що спочатку існування імперії не було сильніших груп населення, котрі би противилися війні. Взагалі, кормування мордором як державою було далеко легшим завданням, як у яким будь-іншим європейським краєм. Причин цього треба шукати в історії Мордора, Ядра, Кацапської імперії. Так Іван IV встановив традицію нечуваної самоволі, керми, нечув не тільки в Європі, але й в Азії, де все ж найріжніші сойми, курултай значно обмежували волю монарха. Традицію цієї самоволі прийняв Петро І, засновуючи свою імперію, самоволя керми Касабстану в відріжненню від самоволі азійської європейської сягала передусім до духовних вартостей свого народу. Вже Іван IV виступив з дьявольською дотепністю проти релігії Манових. Сталося одно з найважніших явищ у житті Московії рука царів сягнула у московське православ'я. Принесена заходу і сповідання почала робити страшне спустошення в масах Московії. Повстав розкол, розкол додар, додар України Моск... України Москві, каже польський історик. Річ не йшла тут про те, чи інші обряди і текст справа була важніша. Це було нищення московського відношення до Бога. Московської моралі в життю особистим і суспільним. Ніконіанство в релігії, що запроваджували царі, було такою ж чужинецькою реформою, як і пізніше реформи Петра І, коли адміністративні чужі москвинам реформи йшли головним чужим з німецької чужинецької свободи під Москвою, то релігійний нігілізм повстав із окремого чужинецького монастиря під столицею. До нинішнього часу розкольники бережуть свою мораль і релігію. Величезне повстання їх і не менш жорстокі переслідування розкольників триває цілий час існування Касабської імперії. Це не було переслідування секти, це було переслідування душі московського народу, своєрідних пурітан Москові. Однак розкол як політичне з'явище був знищений. Московія сталася найдогіднішим матеріалом до маневрування в руках керми. Поступування керми і своїм народом можна було би порівняти із поступуванням сатрапів і своїми найвірнішими слугами, котрих вони осліплювали, щоб остаточно прив'язати до себе. Властива Москви не мав національності, а ані релігії. Керма Цар був його деспотичним провідником і найвищою церковною владою. Петро І став офіційно головою Кацавської православної церкви. Така мораль і таке зоднороднення Московії дало нечувану силу в руки кацавських імператорів. З другого боку, оприділила вона наперед, що буде нести Москові в своїх війнах, підбитим народом, передовсім з однороднення. Протягом існування Кацапської імперії 1725-1717 рік несла керма Кацапі і Московія ту величезну пустку, яка була в них самих. В цьому часі населення Кацапі збільшилося від 14 до 160 мільйонів. Довкола верхівель Волги, де зародилася Московія, були держави з великими містами, багаті, багаті в ремесло, торговлю і культуру. Своєму дивному розвою, спустошенню внутрі, Москва обезлюдила ці держави. Камські болгари, Біармія, Новгород Великий. То край не приєднаний до Москви, лише на цілі століття опустошені Москвою. Це була певна школа опустошення. Методи, вироблені московським періодом, були тільки поширені і витончені кермою Кацапської імперії. Кацапські війська несли завжди зоднороднення, подібне хіба тільки до зоднороднень іслямських фанатичних завойовників. Коли Мініх в кінці 18 століття приходить до Криму. Першим його завдання стає знищення тисячі античних галинських пам'яток, не згадуючи вже про генуенські і арабські, нищення культури гетьманської України, бібліотек, будівництва, мистецтва і державних актів може бути порідне тільки з руїною 200 літ пізніше, коли вже майже на наших очах нищена культура Середньої Азії і Монголії нищення підбитих чи навіть союзних народів, робила кацавські керма передусім з метою усправлення лучби адміністраційної і воєнної. Кожна своєрідність края, кожна культура чи навіть економічна окремішність змушувала б урядовця присланого центра задумуватися, отже, утрудняла б його кермування. На цьому потерпіла б техніка кермування. Було б дуже нелегко знайти духовий зміст кацапської керми, передусім вже тому, що сам фізичний склад керми був дуже різнорідний. Це сталося ще за часів Московії. Коли проглянемо список родів і їх генеалогію, то в кінці 17 віку, отже, перед самим початком Кацапі, лише 33 роди походили з Москові, а 84 походили з різних країн Угорщині, Риму, Англії, Данії, Німеччини, Польщі, Літви, України і Золотої Орди. Сам заложитель роду Романових Андрій Кобила був утікачем з Німеччини. З Німеччини. Змісь такої ріжнородної з походження еліти приходив ззовні певну культурну моду, певний напрям визначав переважно правитель. Більше визначалась не раз і села національність. Так, наприклад, наказом Катерини II заборонено було говорити про фінське походження москвинів. Бо, хоч росіяни від слов'ян і ріжняться походженням, але не мають прицінь нехіті до себе. Так була приділена офіційним наказом історії України до історії Московії. І далі Кацапі так було приділене саме слово Росія. Петро І, підготовлюючи оголошення своєї Російської імперії 1725 рік, перед тим видав значні суми на пропаганду в західних країнах, щоб угрунтувати в своїх титулах зміну терміну московицький на російський. Одночасно прийняв він прапор своїх улюбленців голянців за російський державний прапор. Грецький термін Кацапія з'являється вперше в державних актах Царгороду в 12 столітті і означає місто Керч. В пізніших століттях є воно в очах греків символом потуги грецької віри. Доказом цього нареч, є, нареч, є наречення побідного гетьмана України. Хмельницького володарем Кацапі в 1650 році. Значило це тільки, що він опікується грецькою вірою на сході Європи. В основі керме Мардора і його політики завжди було захоплення тими чи іншими культурними надбаннями Заходу. З легкої руки Петра І, що підписував своє ім'я по голянськи, приходили по черзі до Кацавського престолу фаворити німці, поляки, французи і тому подібне. Ніколи не забракла Кацавському престолові пихи наслідування. по в 18 столітті урядово запроваджена і кацапську національність. Ще за Катерини II слово Росія не мала прикметника в значенні національному, було це чисто державне поняття. основником і творцем поняття російської нації стає Карамзін. За його часів вже окріпла штучна мішаніна західних технічних термінів. Української церковщини і певного елементу московської мови. Кацапська мова. Живий, живий галицький талант Пушкіна, злядний спокій, економічне зоднороднення кацапських просторів, здавалося, побути до життя дійсно нову націю. Мало б це статися коштом інших народів в Кацапі, не виключаючи московського, але мало б зійти до ступені племені. Дрон. Кацавський створив російську націю, цілком не дбаючи про істоту нації і кров. Подібно творив, творився мішаніни арабів, персів, вірмен, черкесів і балканських славян, тип султанського урядовця Великої Порти. Приналежність до до свого роду тут заступлена була приналежністю до адміністративного апарату роки 1815-1855 це були найкращі роки керми Кацапі, Сиволої Микола І твердив на підставі свого довгого панування, що краєм і народом кермується так, як військовим відділом. Здавалося, що мрія Карамзина здійснилася ударом для кацапської національності з опертям на царат, був програш у війні 1855 року він виказав одноясно. Кацавська національність, тобто кермівна бюрократія, не мала ані моральності, ані звичайної урядовської порядності. Розпочалося шукання ідеалів поза кермою. Поза кермою вперше на поважно стали зростати кремівні ідеали на терені Кацапі, національні ідеали підбитих народів, суцільні, суспільні ідеали селянства і робітництва, ба навіть серед урядовства і поміщества. В Кацапі теж рід урядовця, урядовства з'явилися свої славянофільські і тому подібні буржуазні мрії. Від цих часів розпочинається концентричне облягання керми. Роки 55-й, 17-й – це корчі кацапської керми. До судорожної діяльності керма була призвичайна. Мардор задовго воював, а війна це корч, інакше як корчева кацапське цисарство не жило. В ньому не доглядала справа так, щоб росла органічно і дозрівала в своєму часі керма, знаючи держава жила судорогою. Почалися ті корчі від Петра І, тривали безперестанно аж до Олександра І. Завоювання закінчилися здобуттям мерва і кушки в Середній Азії. З їх закінченням зник і зміст імперської Кацапії. Досі на першому місці була армія. Мінік, Суворов, Скобі, Скобілів, тепер вийшли на перше місце Запілля. Цілий край. Психологія останніх царів і їх оточні є щось із змагань смирителя львів, який він хоче загнати назад у клітку. Серед визначніших адміністраторів з'являється потяг уже не до Росіянство до рускости, до правдива московського націоналізму. Але тут їм чужий термін Русь взяти з України не приносить щастя, не вдається створити московицького націоналізму. Зусилля керми в Кацапі на протязі століть знищили, здеформували Московію фізично і морально, далеко сильніший, більш органічний, як московський на, нарастают национализмы и областництва в Польщі, Прибалтии, Україні, Кавказі, Середній Азії, врешті Сибіру. Деформоване селянство, неспокійне робітництво, сили промислу і торгівлі ставлять це тяжче до розв'язання проблеми. Тим часом керма Кацапі протягом століття вміла тільки воювати і нівелювати, а не розв'язувати суспільні та національні проблеми. Приход другий удар по кермі в Мардорі, японська війна з її ганебним миром. Тоді вже політики при троні, як, наприклад, нове время, випророкували велику революцію, а для цілої держави стан цілковитого розкладу. З Кацапі зістанеться тільки стільки, скільки було на початку за часів Московського князівства Івана Каліти, що обіймала не ціле горішне Поволжня. Десь останній літ перед 17 роком це був це був час значного упадку традиції кацапської керми. Одночасно це був час найбільшого підйому Кацапії не стримуваний вічним підтинням народу Кацапів, приготовлялись до самостійного життя, не обмежувані, порівнюючи з попереднім століттям суспільної групи, готувалися до остаточного змагання за керму. В цьому змаганні виграла група большевиків на чолі з Бланком. Талановіта ця людина в брутальний спосіб знищила не тільки групу, але й цілі кляси, що стояли їй на дорозі до влади. Останні роки його панування відзначилися злядною толерацією і давали в економічних, а навіть у культурних ділянках незлі результати. По смерті Леніна більш-менш до року 29-го і дещо деякі розві в країнах під совітами. Використана великий економічний скок царської Росії в 1913-16 роках. Сприяв оздоровленню краю великий внутрішній ринок, натуральні багатства і вільна торговля. До певної міри встановлена навіть волю для національних культур від 29 го року, коли над кацапськими просторами утвердилася воля Сталіна, починають затримування розвою промислу і хліборобства, викликане деспотичною політикою керми. Керма в Кацапі знов вернула до часів найбільшого доктринерського моднярства і нехіті до природних умовин підсовітських країн. Знищено ринок і нема торговлі як за Петра І. Знову ж на перше місце все виразніше виходить армія, знову ж покинувши всю свою гідність. Відхваляють двораки і бюрократія передовсім, особу Керманича і успіхи армії, не маючи часу і змоги творити власну доктрину, витягнену доктрину Карамзина вживаючи замість російських слова совєтські. Інтернет-магазин сучасного мистецтва спротиву oilshop.com.ua представляє музично-культурологічний проект Лагідна Українізація у супроводі антитоталітарного гурту Сталін унд Гітлер Капут пісні з альбому Ая не москаль виконує професор антропології Орест Лютий. Увага! Attention, танцьо! У карпатськім лісу, де дріпочуть смереки із мальфарів дубів облітає листва, в турпоході митці від призову косили і при тому промовляли отакі слова. москаль, і не буду я в армії служить. А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жить. А я не москаль, а я не москаль, і не буду я в армії служить. А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жить. мольфари дуби, що шепочуть смерекам за поганих доріг хлопців хрін хто спійма, косить молодь від армії, від тупої утіхи, і притом промовляє отакі слова. Huh? москаль, а я не москаль, і не буду я в армії служить, а я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жить. А я не москаль, а я не москаль, і не буду я в армії служить. А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жить. не москаль, а я не москаль, і не буду я в армії служить. А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жить. А я не москаль, а я не москаль, хоч мій дядя був знаний кадетист, він за влади рад у москалю брат, а я не москаль, я чистий анархіст. Лай-лай-ля-ля-ля, лай-лай-ля-ля-ля. одночасно майже поспішають керманичі казати із впровадженням націоналізму, типа судорожного націоналізму за часів Олександра Третього і Миколи Другого. Слово «русський» стало вживатися за часів совітських так часто і так ріжними національностями для мімікрії самооборони, що воно вже не є висловом національної свідомості. Вона стала покриватися і словом росіянин, підданий Петербурга, загальної Москви. Одночасно приход воєнної невдачі, похід Блюхера в Китай і взагалі совітізація цих просторів скінчилася невдатним роком 31 тимчасове прилучення Прибалтики, Волині, Галичини і Бессарабії роздмухала пропаганду до поважних здобутків. Однак війна з Фінляндією 39-40-х років була виразна поразкою армії з неї і керми в Кацапі. Як бачимо, сучасна керма Мардора проходить ті самі етапи еволюції, що її проходила імперська керма Петербурга. Лишень коли царат еволюціонував понад 200 років, щоб прийти до величкого морального зубожіння і воєнних поразок, то до цього самого стану дійшов сталінізм вже протягом кільканадцяти літ. Скінчилось територіальне поширення під проводом сучасної керми, виявилася моральна гніль. Передовсім в економічнім життю вистачить одна сильніша воєнна поразка, щоб виступили наявно потужні природні сили російських теренів. Шлюз. Четверта боротьба ідеї. Говорючи про ідеї, маємо на думці тільки дійсні ідеї. То значить ті, за котрі люди гинуть на протязі довшого часу. Врешті другою цихою Дійсно йде її розповсюдженість на більшому просторі людського заселення. Тільки висуваючи на перше місце дійсні ідеї, зможемо доцільно розглянути духове життя кацавських просторів. Кацавське життя завжди було повне ідеї фантомів, ідеї другорядних і третьорядних. Спеціальний інтелігент Кацап заслужив своїх західних сусідів на назву таємничої вічно змінної людини, кацавське суспільство останніх десятиліть, культивувала всі можливі ідеї, знання на заході від сен симонізму до теозофії. Культ цей був поверховний, як і всякий позичений культ. Друга річ, що на неї теж не матиме місця до розгляду. Це культ відрухів. Цілі партії, як, наприклад, есерів, були побудовані тільки на культі відруху і помсти без далеких творчих перспектив. Відрухи ці завжди були революційні. Існували організації, що культивували реакційні відрухи, як так звана Чорна Сотня. До культу відрухів відносяться і численні замахи, до таких замахів. Найріжнароднішого змісту від замаху на царя в Петербурзі до знищення пам'ятника Пушкіна в Харкові не потрібно було багато учасників, як кожний особистий терор, не мав він більшого значення там, де тло суспільного життя творили велетенські маси, такі вискочки не зміняли нічого. Це все було замале в порівнянні з монументальною боротьбою, що тривала від самих зародків Кацапі. Це була боротьба централістичної і невілюючої керми з природними прикметами народів і їх країв. В цьому заінтересують нас у першій мірі моменти національної і релігійної боротьби. З усіх народів Казахстану найменше був досліджуваний один нарід. Ні українці, які все ж у найтяжчі хвилі не зірвали ниток своєї національної традиції, не поляки, що їх духа не знищив добробут під Кацапі, ні гноблені в нечуваний спосіб кочові калмуки навіть не грузини, жиди, естонці, лише один з двох найбільших народів на території Кацапії і Москвини. Московський нарід це властиво найбільш таємничий нарід. Кацапій. І здається на річ, що найлегше улягає денаціоналізація. Його святощі були знищені царатом далеко ґрунтовніше, ніж у інших народів. І може тому він так легко приймає чужі святощі. Головним ударом царата в бороді, боротьбі з московським народом був державний натиск на саму релігію москвинів, що розпочався в другій половині 17 століття і був наслідком тісних культурних взаємин з Україною. Носитель царської волі, патріарх Нікон, перероблював не тільки богослужбових книг, але й цілий обряд московського православ'я. Тим часом цей обряд був тісно зв'язаний із старою вірою московського села в тій старій вірі. Багато речей нагадувала дохристиянську релігію з її темним анімізмом. Те, що расист назвав би душею народності. Москви нетерпеливо зносили нечувані економічні утиски, підвищування податків і щораз більше обмеження торговлі на користь державних монополів. Волю ж царя приймали як волю вищої істоти. Однак, коли цар через Нікона насмілився знищити їх релігію, постали проти нього. В році 1668 головне місце постою збунтованих москвинів, Соловецький монастир на далекій півночі, відкрито підніс гасла чистоти віри і виступив проти царя. Там розпочався розкол або розщеплення. То розщеплення пройшло по живому тілі московського народу. Хоч по восьми роках війни і облоги Соловецький монастир був в кінці сплюндрований царем. Раскол не вигас, навпаки. Він поширювався в армії і по цілій Московії. Петро І за свої жорстокі переслідування розкольників був узнаний ними за Антихриста. Вони ненавидили спеціально його руйнування зовнішніх форм спільного життя. Сам син. Петра був великим прихильником розкольників і згинув від руки батька. За часів Петра І було особливо жорстокі переслідування розкольників. Зате офіційна церква Ніконіанства була майже ідентична з поліцією. Петро впровадив державну контролю ходження до церкви і контролю причащання. Раскольники програли, але не піддалися протягом цілого 18 століття шукають вони свого фантастичного Ельдорадо, вимріяне ними біловоддя країни, де нема примусового ніконівського православ'я, ані надмірних податків, а землі дуже врожайні. Раскольники мали своїх великих і сильних учителів та мучеників. Досі згадати крицево посить митрополита Авакума, чи стотуровану, стортуровану княгиню Морозову або Урусову. Ще під час Великої війни чужинці з подивом описують розкольників на окраїнах азійської європейської Росії, що протягом трьох століть зберегли свою моральну чистість і фізичне здоров'я. Розкольники над Амуром, під Алтаєм на Уральщині творить кольон людей не православних, що в Бога вірують. Горілки не п'ють і господарюють ощадно і працьовито. Розкольники зіставили глибокий слід і серед кацавських інтелектуа... інтелектуалістів. Вистачить називати прізвища Достоєвського, Тютчева, Соловйова. А в останніх часах плеяди знавців московської душі, як філософи Бердяєв, Булгаков, Розанов. Всі вони, як Розанов, стоять за селянство в Москві. Дрібновласницька статична прив'язана до ґрунту. З письменників небагато ще чується московським письменникам, як новеліст Іван Лукаш і як поет Клюєв. Може, останній з розкольників це поет Сергій Єсенін, що скінчив самогубством за ленінських часів. Він, вихований дідом Раскольником, висловив ціле своє творчість те, що Москва не може жити більше як нація. Виглядало б так, якби душа московського народу була тяжко хвора. Історія ніконіанства або так званої Руської православної церкви. Це властива історію розпаду релігійного почуття не тільки москвині, москвинів, але так званих росіян, так званих бюрократії, релігійні філософи Кирієвський, Хомяков, видатні ієрархи Нил Сорський, Іван з Кронштадту, стояли на узбочі. Кацапське суспільство було а релігійне, релігійне населення теренів під Кацапи була відворотно пропорціональна близькості з державним народом і державним центром. Зрештою, в цих дражливих справах нехай заберуть голос самі заінтересовані міністр і керманич православного синоду за Олександра III, автор підручника вихову жовнірів до армії і священих суспільник. Наше духовенство брутальне, невчене, бездіяльне, принижене і не має впливів на народ. В багатьох випадках справедливо. побідоносців. За малими винятками навіть грамотні рекрути не мають жодного поняття про Бога і релігію. Зенченка вишкіл солдата. І ста селян найбільше 10 уміє прочитати. Розуміється, без найменшого розуміння. Символ віри і три, і дві-три коротенькі молитви. З тисяч осіб лише дві-три вміють заповіді. А про жінки то говорити нема що. І це православна Русь. Сором і ганьба, і наші фарисеї відважуються кричати на цілий свідчу, тільки в Кацапі є ще правдива незміна віра. В Кацапі, де дві третини не мають найменшого поняття про віру, священник Білюстін. Ця релігійна порожнеча не могла промінювати навіть на малі поганські народи Азії. Дуже часто кацапські колоністи з центру селяні, оселивши серед шаманських народців Сибиру чи Уралу переходили на шаманізм чи інший рід поганства. За ці речі державу переслідувала і заховалося десятки тисяч судових справ за відступництво від православ'я. Нема чому дивуватися селянам, коли на горі аристократія, інтелігенція Кацапія наверталася на секти буддійського типу, як Теозофія і Антропософія. Додаємо, що ані на горі, ані на долі в інших народів Кацапі не було подібних з'явищ. Ніконянство в 18-19 столітті розпочало з допомогою поліції, адміністрації, навертання сибірських тубільців. навернення діставали грошовий дарунок і порцію алкоголю. Таке невертання відкривало не раз дорогу до державної кар'єри. Пригадаємо, хоч би знаного Бадмаєва, дорадника Петербурзького уряду справ Далекого Сходу. Однак, коли ніканіанство зустрілося з глибшим релігійним почуттям і з організованим духовенством, воно програло. Рід буддизму лямаїзм був тим переможним противникам на терені Бурятії та Нотула, а навіть поміж кацапськими осадниками. Безнадійність боротьби ніканянства із старішими релігіями, як буддизм над Волгою чи сунітізм в Середній Азії, була відразу видна, та й навернення малих народців не було певне. Коли ж е, зник царат і його поліція, вони вернулись назад до поганства. Раскольников на теренах Кацапі знищили своїм розкулачуванням большевики, руйнуючи їх як більш заможну верству селянства. Большевістська релігія безбожництво не зустріла великого опору в масах. Вищий клер ніканіанства зрадив свою паству. Остаточно, чого доказом є ліст московського митрополіта Сергія, в 32-му році. Нижче духовенства фізично знищено. За словами знавця совітських відносин, в цій хвилі руська православна церковне представляє жодної сили. В цій хвилі не це порожнє місце. Солоневич, спустошення моральне завжди вислід дасть фізичне спустошення. Можливо, що не тільки зубоживання ґрунту в Москву, не тільки важкий тягар податків і самоволя адміністрації виганяла москвинів з їхньої рідної землі. Їх релігія не давала їм потіхи, а моральність утвердження власного я. Може, найважнішим наслідком існування кацавського цисарства є розпорошення московського народу, звана демографічне з'явище. Дослідники московського селянського життя окреслюють цими словами світогляд московського селянина, нелюбов до землі, потяг до міст, вічне незадоволене життям, часами майже вічі, Економісти називали це з'явище зубожінням центру. Щоб запобігти такому зубожінню в Московії в люди змайстрували російські бюрократи цілу низку дуже непрактичних об... обіжників. Сприт московського населення висловився в тому, що воно завжди потрапило покинути свої рідні місця. Бо головною дійсною ідеєю московського народу сталася ідея утечі. На тлі цих трагічних релігійних і національних моментів московського народу, як як малими видаються не раз дуже самовпевнені теретизування провідників двох головних груп кацавського суспільства. Перша зроджена зусиллями Петра європеїзувати по своєму просторі Кацапію. Це в першій мірі дворянство, поміщство, великопромисловці і торговельні круги. Ці мали більш вироблену лінію, що збігалася в загальних рисах з лінією Царата. Друга група не була така однородна, створена університетами, осередками аналізи і мрійництва, а зміцнена Севастопольською праскою царату була вона скермована проти керми, а мала ставати допомочі народові. Від практичного кермування держава була відсунена, її зближення до народу відзначалася сентименталізмом, загально короткозорим бажанням помсти. Жили ці люди чистими мріями, а такі мрії розділяють. Сотні групувань боролися з саратом, між іншими невеличка група большевиків. В скороченні можна було би назвати ці групи російським дворянством і російською інтелігенцією. Російське дворянство це не жадне європейське. Правда, втілило воно в себе три течії аристократії монгольську, українську і німецьку. Польська була тільки еманацією двох останніх, але змарнувала правдивий зміст аристократія. В кацапському дворянстві не панувала традиція особистої гідності і гідності роду. Не була носителів навіть цих традицій в роді. В 1714 році перший останній раз спробувала керма імпери впровадити аристократичний порядок володіння і наслідування маєтку, закон одного наслідства Марат. Закону цього не прийняла найпослушніша із шляхт світа. Не земля і кров, лише царська увага вивищувала кацавського дворянина, і то тільки так довго, як довга та увага була до нього звернена. Основою кацавського дворянства, поміщества, як і цілої бюрократії було служіння. Тому всі проекти, що виходили з цих кругів, були нічим іншим, тільки бажанням усправнити службу. Вони не могли уявити собі якоїсь суспільної акції, де б не провадила людина в військовому чи цивільному мундирі з наказу керми найбільший організатор кацапського імперського духа Пушкін твердив, що в Кацапі правительство стоїть по Самоволя вищих начальників була для них самозрозуміла, як і увага батька Кацапського та Бенкендорфа, що закони пишуться для підвладних, а не для начальників. Ходило їм тільки про те, щоб та самоволя мала певну, хоч обмежену доцільність. Вони могли сконстатувати, як кацавський міністр за часів Олександра І, що в наш, в наших справах панує неймовірний безпорядок, грабують на всі боки, всі частини імперії кермовані зле. А я мілова узинаю да по походке. Отак от приблизно співають москалі нашу українську пісню, яка народилася в Херсоні в 1924 році. І за оригіналом називалася А я милого впізнаю та й по халявах. А я впізнаю та й по халявах. Oh yeah. shot. солодкий мед. Порядок, здається, звідусіль вигнана, а імперія змагає лишень до поширення своїх меж. Але вони не могли зупинити чи змінити щось більше в механізмі цицарства. Воно не це цицарство на протязі попередніх століть не раз ще Москові виробила свої непереможні шабльони. Характеристичною прикметою кацапської інтелігенції була озлоблена проти керми. Це було постійне слідкування за кожним послом влади і дворянства і ненависті, ненависні коментарі до того. Головною позою цих людей була поза оборонця гнобленого селянства, коли Петербурзький уряд, бажаючи полегшити собі фінансову тісноту, став на чолі важкого промислу в Кацапі, то це зустріли інтелігенти як ще один прояв гноблення народних мас. Тим самим були вони з засади прихильниками всіх хоч бі антигосподарських домагань робітників. Інтелігенція була з народом, як вона твердила в кожнім факті утиску зі сторони урядовців чи фабрикантів. Це не була жадна глибша орієнтація в тому, що діялося. Жаден зворот глибшого характеру в Кремі Кацапів. Вона так само приймала штучні засади централізації з однороднення, як і дворянство. Її найвиразнішою ідеєю було змагання перебрати на себе владу з рук нездарного вже царату його дворянства більш укрита від явності соціалістична частина інтелігенція, фактично створила по 1905 році сітку своєрідних підпільних правительств. Вони тримали досить реальну владу над темними масами, опираючись головне на організації вищих нижчих відрухів. Зависти і жадібності. Найбільше з дисциплінованою групою, що рахувала за ледве кілька тисяч свідомих партійців, була група Леніна. Жорстокість і резолютність цихували цю групу, і вона захопила в 1917 році владу на центральній Кацепі Московії. В році 19 Московія була б згноблена разом з большевиками оточували її з усіх боків окраїни держави, що закликали на помощь чужеземне військову Донецьку. Самій Московії селянство не хотіло боронити робітничі авантури большевиків. Тоді на провесті групу большевістських керманичів повернулася до старих традицій бестіарського терору супроти власного селянства. Вони використали також ідею московських виселенців, обіцяючи їм поживу на теренах довкола. В перших роках свого панування совєтська керма Кацаплі запровадила так звану внутріпартійну демократію, одночасно скасувавши. Скасували вони всі можливі вогнища критичної думки, пхнувши молодь виключно до технічного вишколу. Певні автономічні посуви в організації країн під Мардором не тривали довго. Від 23-го року розпочалася ліквідація внутріпартійної демократії. Це була властива ліквідація решток інтелігентів і дворян, і взагалі згляду незалежних урядовців. Сучасний бюрократичний апарат. Сталін це маловартісні, переважно аморальні бюрократи. Їхня ідея могла б бути кожна ідея, котра надійшла б, надійшла б згори. Шлюз. П'яте боротьба крови. Кров цілком особливий сік. Ці слова з Фавста повинен пам'ятати кожен політик. Справа змішання рас народів, чистота раси, вартість мішанців цікавили державних мужів від прадавніх часів аж до найновіших державностей, скажем, середньої і південної Америки. Кров і сім'я людське це дійсне текуче життя. Передавання цього життя зв'язане з народів з найбільш містичними і глибоко глибокими обрядами, роздумуючи над кров'ю людина мимоволі ставить собі незмірно важні питання, як впливають сили оточення на кров, як утримлюються в ній, як дуть врешті сформований народ, де то є той темничий ікс крови, що робить одні народи сильнішими, а другі слабішими. Чому коліністи насильно Змішуючись з тубильцями, раз приносять вигін місцевому населенню, а раз самі розпливаються в ньому. Таких питань можна було б ставити безліч. Лише недавно наука розпочала студіювати ці квесті, Поділ гатунків крови на чотири групи за відповідними генами це вже великий поступ, що має практичне значення досліди над генами показали, що людина, помімо переміни оточення, зістається зв'язана із своїм кровним походженням. Так, наприклад, жиди, досліджені в сельоніках і греки, що мешкали на протязі століть обіч них, стали собі чужими. Гена зближувала греків більше з балканським народом, а жидів з арабськими. В досвідах над населенням касавських просторів дійшли чужинецькі учення, навіть і совітські, до певних обережних висновків, спостереження реального життя з давніх часів, ще перед відкриттям генів підтверджують ці висновки. Переміщення народів на землях Кацапі відбувається за певними законами. Це не припадковість рішає тут. Закони є в самій крові людей. Є певна доцільність у міщеннях переселенців, доцільність природня. Поза тою доцільністю народи не можуть існувати як бобри без рік або товар без трави. Царат дивився на переселення з середньої Кацапі, як тоді говорилося в дуже просто. Часті неврожай і злий климат. Мав виганяли людей на ліпші терни, переважно азійські. Гонала людей вічна нужда, вони кидали на бридлі родині вогнище і йшли шукати щастя. Як безпосередні нащадки кріпаків, вони дурочасно не давали собі ради з чужим оточенням і розплилися десь у дебрах Сибиру, Уралу та Підкавказу. Що сталося з масами москвинів, які емігрували на схід і південний схід квесті докладніше не стало. В цілому не досліджувана справа імміграції москвинів до азійських земель Кацапі. Зате, скажем, дослідники Киргізії стверджували, що в Акмольщині. Переселенці і косацькі війська москвинів перейняли киргизьку мову, киргизькі звичаї і мітології. Дослідники Камчатки нотували окамчадлення москвинів і створення своєрідної камчадальської мови. Спеціальна повна зливається з тубільцями москвини в Якутії. Уже само подружжя з Якуткою зміняє Москвина. Мовою остається напів'якутською, і він приймає всі форми ловецького якутського життя і молиться духом околиць, так само, як і Якути. В Західньому Сибиру, на думку дослідників, коли її позникали найріжніші угрофінські племена, то тип Сибірака, що витворився там по 200-300 роках колонізації. Це радше тип Сибирського уграфіна, що тільки говорить зрозумілою для москвинів мовою. Така була б одна категорія спостережень над москвиними поселенцями. Москвини заливаються з населенням Далекого Сходу, Сибіру і Уральських гір та середнього Поволжя. Інша категорія спостережень над приселенням Кацапів до Польщі, України, до лишньої Донщини. Там кацапські села століттями остаються неруш... нерушені. Якби опанцирені невидимими панцирем, ані українці, ані ляхи не селяться обіч московських осель, шлюби між ними рідкі на диво. В цих обох категоріях спостережень зацікавлює те, що в одному припадку повстає кровне злиття і спільна психе в дуже швидкому темпі, а в другому цього немає можна було би твердити, що москвини як нарід менш дозріли, не можуть знайти духовної спільноти з народами на південь і захід від себе. Зате вони йдуть на Урал до Сибіру, Казахстану, де якби цілковито зливаються з тамтешніми племенами. Пояснення цьому дають. Досвіди над кров'яними групами Туркменістан, Кавказ, Україна, а по часті і Польща своїх східних тернах мають як підставу динарську кров, що їх е, спорідня з Балканами Передньої Азії, кровний серум динарської раси скористає при аналізі гени Ас, Ас, Веді і Он, а в зникаючи малі пропорції гени Веді. Те саме знаходимо і в Україні, і на Балканах і в більшості народів Іраку і Тайрану. Але Москавщина, як і Сибір, має кров з переваною генів Веді. В Україні це гени тільки в московських колоністів. Власне, по селах Москвинів на Херсонщині. на Харківщині робили совітські дослідники. Свої кров'яні аналізи, щоб довести і в Україні існування цього типу крови. Головним образом крови дійсних українців була кров Ас, Ас Леді Іон. Головною процентової групи Ас, так як в Москві не головною група Віді. І як, як же виглядає мішення? крови. Совєтський учений професор Самолов ще в 26-му році ствердив, що від шлюбу кацапа з татаркою або фінкою з'являються діти з татошними до батька кров'яними групами. Від шлюбу ж Москвина з вірменкою чи полькою діти наслідують батьківської кров'яної групи. Їхні групи мають характер зближений до динарської чи одної з західньоєвропейських. Чим самим біологічна антропологія становлює споріднення москвинської крови з кров'ю уралу Алтасів, а не з їх західньо-південними сусідами. Таким чином, експансія крові, крови Кацапів на північ і на схід даватиме добрі для них результати, зате експансія в бік півдня і заходу радше дасть негативні висліди тим можемо пояснити багато речей, що діються на терені кацавських земель, як знано нам уже зубоження центра, обласний скерук Сибіру, відрубне становище України і Кавказу. Більше зможемо в загальних зарисах окреслити можливості рухів населення за останні півтора-два століття. Демографія Кацапська а особливо західньоєвропейська, зі здивуванням слідкує, що ядро Касапської імперії, історично Московія, зростає з певною повільністю, тоді як інші губерні, не раз дуже віддалені від осередку. Залюднюється швидше, як подає Челінця за 200 років 1678-1858 Просто населення Московії по часті і півночі майже не було. Було розпливання, тверді заходи, зв'язані із звільненням селян Олександра II, задержали втечу селян. 1858 1897 роках. роках. За ці 40 літ населення в Москві збільшилось в 1-3-1-4 рази. Тим часом над Доном і Кубанью воно зросло дев'ятикратно, в Україні семикратно, а на Уралі в 4,5 разів. Інші автори також наводять ті центри того натурального і не підтримуваного жадними заходами керми зросту. Це так звані малоросійські губерні і землі донських косаків. Далі і степові губернії між Алтаєм і Уралом. Французькі дослідники котрим спеціально ходила про ствердження сил свого альянта. В 1900-х роках висловили теорію, що кацапське ядро буде втратити своє політичне значення через зріст населення країн, віддалених від осередку, як ріжні України, каже Фує. Доходять вони до переконання, що осередок ваги держави перенесеться перенесеться, напевно, в бік півдня і сходу. Велику надію, однак, прикладали французи до залізниць, телеграфів і бюрократичної централізації, що, на їх думку, затримає це зубожіння імперського осередка. Дійсно, до 905 року царат старався задержати виселення з Московії, а навіть деякий час з України, рахуючи її за евентуальний будучи центр Кацапі. ж іншим пригадаємо заміри Миколи II його групи перенести зараз по закінченню Великої війни столиці з Петербурга до Києва. По 905 році, однак, страх перед селянським розрухами змусив царат покинути цю думку, а навпаки, форсувати переселення покірних малоземельних селян. Зрештою, заходи централістичної бюрократії не давали бажаних наслідків за цілий час їх стосування в Західному Сибиру по довшому процесі мішання метисації творився новий центр державності, а поля, а поля від Петербургу аж до Тули і Липецька все виразніше пустошили. Совіти спочатку дозволяли на перепроваджування дослідів над надізогемаглютінізацією крови. Цим займалися їх антропологічне і евінічні часописи на з'їзд та з'їзди анатомів. Однак вже від 26-го року побачиш цю силу небезпеку, що ці досвіди ворожили будучності. Кацапі московська керма осунула їх в тінь. Зате від приблизно 31 го року розпочинається своєрідна примусова демографічна політика керма в Кацапі. І як би сказала собі, ми знаємо, що центр, за кого кермуємо, упадає і постають нові центри. Згідно з законами крови і природи, щоб запобігти цьому, спробуємо створити якнайбільший хаос в ділянці переселень. Висловом цього масові депортації цілих сел і більших селищ у цілком несподіваних напрямах з Кубані на до Казахстану, з Галичини до Західнього Сибиру, з Туркменістану до Білорусі і тому подібне. Це депортація нищить край економічно, бо депортовані дуже часто не надаються до нових природних умовин. Москвини дуже часто москвини на українському поділі переляканий важкою працею на чорноземі. Узбеки зноблені умовним життя на Забайкалі. Всі разом беручи не закоріняються в нових умовах. Зрештою, ці десь 15 років і не вистачає на закорінення. Навіть у нормальній колонізації, що постав тип колоніста зближень до природних умовин. Принаймні найбільш догідній меті сеси крови потрібно мінімально 40-50 років. З другого богу, жалюгідний стан совєтських залізниць не дозволяє при найбільшому напруженні переселити протягом чверть століття більше як 10-12 населення кацавських просторів. Інші способи перевоження, як цілком слушно заважують українські дослідники, при велетенських віддалях Кацапі не грають ролі. Ті самі моменти боротьби крові, що були за часів Саратова, зістаються в силі і далі. Можемо спокійно брати під увагу, слідуючи можливості, які виникають з рухів населення кацапських просторів. Торкаються вони тільки великих центрів популяційних, Менші племена нищеної за царських часів добила остаточна ситуація років 18-23. Тоді найріжніші черемиші, зиряні, мордвини, юкагіри, що звикли переховувати запаси харчів на випадок неврожаю, стративши їх під натиском реквізиції, вигибали в страшний спосіб. Зістаються чотири осередки населення, що є здібні до життя всупереч усім знищенням останніх літ. Це північно-західний осередок, що відповідав би землям московського народу тільки. З пересуненням осередка людності на схід від теперішньої Москви. Другий південний осередок, що відповідав би населенню українського народу і взагалі північно-східному басейнові Чорного моря, центр його еспансії і людності припадав би десь на південь від Києва, ближче, може ближче промислових осередків Донщини і Південного Кавказу. Третій центр створений вже давно природою. Це Середня Азія з її тюркським населенням, що, можливо, промінював би і Алтайсько, і Нісєсько, Ленські тюркські племена, врешті четвертий Сибірський осередок на території Західнього Сибиру, зв'язаний кровно з Уральським промисловим районом мав би всі підстави до власного природного розвою. Шлюз. Шосте. Поле сил. Що таке Мордор? Окреслив один з її, з його найбільших керманичів. Француз Кюстин розмовляв з Миколою Першим на прийняттю ви думаєте, що ви знаходитесь серед москвинів, сказав Цесарь, показуючи на оточення. Ви помиляєтеся, ось цей німець, цей лях, цей хач, там той чухонець, а цей татарин. І ці всім разом це є мордор. Цих народів, що на них показував цар, було більше. Колекція грошових знаків, зібраних в 1920 році з цілою російською територією складалася з 8 тисяч взорів, була друкована в 23 мовах і репрезентувала фінансові інтереси. 70 держав. Два століття тримали ці народи, певна централізована сила. Головною істотою цієї сили було розпространення, виповнена певних меж. Те, що здавалося кермівні групи кацапів, що це розпространення не буде мати стриму, не відповідає дійсності. Шановні пані та панове, мадам Унмісьє, леді і джентльмени. Представляємо вашій увазі унікальний музичний анархопроект э, Кабаре Мама Анархія. Махновські та анархічні пісні від минувщини до сьогодення. Мало хто знає, що багато відомих російських пісень мають абсолютно українське звучання і походження. Москалі або московіти, як завжди, спиздили їх у нас і користуються, наче своїми але історичну правду буде відновлено. Вашій увазі пропонується автентичний оригінальний текст пісні, яка звучала і народилася в місті Києві у 1918 році. Тихий на боці Маузер на баских конях під гуки слава, ідуть запорожці, на шпацер, над ними прапор жовто-блакитний, читай, хто в знаках тямить толк, йде гайдамацький, чорнокозацький, південно-український полк, йде гайдамацький, чорнокозацький південно-український полк. За Україну, за її волю, проти червоних мороляків зійшлись козаки, повстало військо, Семен Петелюра веде в бій Орда зійська, чувашофінська, немиті хижі москалі, чухолі мокша, іржа і дровша, геть з українська. Дробша геть з української землі. молодіжка. вже від половини минулого століття розпочинається своєрідний відступ. Першою ластівкою того відступу було віддання Америці, Аляски. Далі йде видання Манджурі здобутою на коротко. 1900 році дегенеративна форму централізму, кацевський большевизм, втрача з політичної господарки Кацапі басейн, Висли, Чухляндію, Корейську область в Малій Азії і розпочинає відступ на Далекому Сході. Час задуматися над тим що довершила кацавська централістична керма і надалеко дала собі раду з надбанням просто з надбаними просторами. Передовсім ви як потрапила їх зв'язати лучбою, лучба зі світом була не блискуча. 70% товарів йшло морськими шляхами. Залізниці мали тільки довозове зна значення найнатуральнішим виявом. Експансія народів під Кацапі була б багато розбудована торговельна фльота. Територія шостої частини світа. Пресень могла б через свої порти на Білому, Балтійському, Чорному морях, на Людовому і Тихому океанах висилати свої товари до інших. П'яти шостих світа, частин світа. Тим часом Кацапія не могла цього зробити, не могла вийти поза межі своїх країн. Попросту центральна влада не перетравила цих країн з погляду економічного. В лучбі внутрішній чуємо честі. вихвалювання і царського, і совєтського центру за великі осяги, велика Сибирська путь мала наблизити далекосхідні землі до Петербургу. Турксів мав сполучити для вигоду, вигоди Москви монокультурну бовняка в середній Азії зерновою монокультурною. Західнього Сибиру. Китайська східні східні залізниця мала утвердити вплив Мордору над північним Китаєм. Біломорський канал мав сполучити в оборонних цілях фінську затоку з Білим морем. Врешті остаточна підбиття Сіньцзяну дало в руки Москви прадавню каравану дорогу в так званий Шовкову путь. Тавріда, Казалінськ, Ташкент, Кашгар, деякі з цих доріг вже виразно виказали. свій характер. Велика Сибир скапуть не зблизила Далекого Сходу до середки в Кацапі. Лишень улегшила колонізаційні посови азіатських сусідів цього простору, а в своїй західній частині стала вона весь для сепаратично, сепаратистично настроєного західнього Сибиру. Китайсько-східня залізниця відібрана і служить японцям і китайцям, а Турксіб, так само, як і Біломорський канал, становили тільки більшу спойність тих теренів, де вони перебігають, отже, служать більше децентралізійним, як централізійним силам. Взагалі, чим більше центральна влада в Мордорі буде будувати залізниць, тим більше це сприятиме відосередковому наставленню зорганізованих тими залізницями економічних і національних сил. Певну свою рацію мала Рада міністрів Миколи І, коли одноголосно протиставилася його плянам будови залізниць. Так само небезпечно є кожна нормалізація духового і суспільного життя на кацапських теренах, коли централізійна влада викаже свою нехідь до самоволі і прив'язання хоч би до найпримітивніших засад справедливості. Це буде початком кінця для неї. До того прикладів, прикладів знайдено не один, чи то з історії панування Миколи II чи Леніна. При першим натяку влада на можливість правосуддя. Кацапі відразу ж підносили голову представники природних, економічних і національних змагань. І тепер, коли б запиталися, що то є мордор, то могли б відповісти на наслідуючи відповідь Миколи Першого. Це найріжнородніші первні, зібрані під одним державним дахом. Під той дах дісталися ті національні економічні первні, може, в надії на вигоди то тепер так не є. Невигідно і недоцільно бути під таким проводом, котрий уже виконав свою історичну місію, котрий не зумів економічно зорганізувати підданих йому просторів, просторів а не розв'язав в квесті взаємовідносин між народами. Найголовніше ж, що не розвинув пригресил на Кацавських просторах і в цьому лежить занепад, а можливо і остаточний кінець централістичної керми Мордора для добра світу і духового та матеріального збагачення, земель під Кацапією. Мусить там прийти новий порядок. Власне, кілька заважень щодо нового порядку на кацапських землях. випадає люб подати першу чергу мусять бути упорядковані відносини в Східній Європі або в так званій європейській кацапі вона становить 6 сьомих цілого населення кацапських земель. Решта ж у 1084 році 27%. 1912 році 31,4%. На зубожилому поділі було таких господарств навіть 62. Відживлення селян було з року на рік гірше, як облічували фахівці. В деяких місцевостях селяни постійно споживали третину кількості їжі, потим- потрібної для прожиття одної людини. Селянська політика в першу чергу повинна звернути увагу на відповідне піднесення рентовності сільських господарств. Коли піднесене селянство на півночі відбудеться, мабуть, коштом запровадження великих сільських господарств на півдні, в першу чергу через піднесення культури і індивідуалізації господарства при великій співпраці держави особливо в іригаційних і інших більших технічних будівлях. і справою піднесення сільського господарства зв'язана є справа відповідної розбудови залізничної сіті. В середньому припадає в лівших областях 20 кілометрів залізниць на 100 км квадратних терену. До тих налівших належить передовсім губернії, де зосередилися керма Кацапі, Петербург, Москва. Крім того, не зле розбудовані залізниці в північному Чорнозему, Пасмі, Орел, Брянськ приблизно на тому рівні стояли залізниці Прибалтії, Литви і Польщі, цілком на низькому рівні. Була залізнична сіть Чорноземного півдня, Україна, Дон Кавказ. Там густість залізниць, залізничної мережі була пониже 11 кілометрів на 100 квадратних кілометрів. Ця густість мережі була зближена до дуже рідко заселеного терену по морю Архангельськ-Котлас. Промисел Мардор зі своїми двома західними осередками Польща і Петербург одним осеред... осередковим колом Москви і двома східними Урал і Донеччина пережив в останніх 20 роках певну зміну напрямних, якби боюючись наступу Західної Європи. Большевики переносили вагу промислу все далі на схід, загалом навіть на північ. В кожному разі зарисовуються два великі осередки промислові: одні один північний Сибирсько-Уральський, другий південний, довкола Озійського моря, все тісніше зв'язане з Кавказом і Закавказям. Обслуговувалося би обидва ці осередки кожний свій хліборобський терен. Ми в короці накреслили зміст і призначення двох найважніших економічних плацдармів на кацапських землях. Твердимо, що першим завданням політика і державного мужа було би витягнути населення цих теренах з убожества. Тоді створяться матеріальні передумовини продуктивності, але матеріальні вартості не створяться без піднесення духових цінностей. Передовсім вибивається на перше місце справа правного виховання виховування цього населення до об'єднання цих земель кермою в Петербурзі, загалом в Москві. Кожен з народів Кацапі мав правне почуття вироблено на власних законодавчих зразках, розпросторення царської влади, пізніше її наслідниці совітської, понищило окремі законодавчі кодекси на терені Мордора. Деякі з них ще торкалися переважно приватного права, скасовані лишень дуже недавно, як, наприклад, окрема так звана литовське право для осередкових земель українців, Кодекс Наполеона для поляків, спеціальні кодекси для бурятів, калмиків і середньоазійських народів. Касовані попередньо в своїх подробицях ці кодекси остаточно були знищені большевістським центром керми Мардора, Поліційне педагогічна самоволі, що була тільки характеристичною цихою для царських часів сталося з містом большевістського кермування. Передусім треба вплинути на селянство. Безправ'я з боку центральну владу викликала завжди на місцях відрухи, помсти і руїни. Цим не раз можна пояснимо, може пояснимо надзвичайну розтрату природних багатств при кожній суспільній і економічній акції. Ця так звана широка натура московська це не більше як розпачливе борюкання під ударами самоволі. Не тому московський нарід з усіх інших народів Кацапі посідав найбільшу брутальність і нехід до систематичної праці, що він не шанував матеріальних цінностях, ощадність, систематичне розкольничество цьому перечить лише тому, що безпосередньо підлягав своїй фантастич... фантастичній і жорстокій кермі. Великати всю Московію і інші народи із деформованим правильним світоглядом. Може тільки вільний труд, дуже тверде право власності і відповідно до того законодавства. В першій мірі мусить бути також поправлена і кочівницька психологія мас, що виникла з тих царських експериментів. В пізніше і ще частіших необдуманих послів большевицької Москви. Правдоподібне поворот до родинних традицій, а навіть родових. Стабілізація економічних умов, відродження авторитетів морального характеру досить швидко вилікувала б, вилікувала б народи від психози кочовництва, що охопила в останні роки населення під світами умовна, без котрої не буде ані вільної гри сил на полі сил, ані найменшого оздоровлення теренів під Москвою. Це розвантаження імперського комінтернівського центру. Справа не в тому, що фізично знищити в Петербурзі і Москві 400-500 тисяч середньо і високошкільно вихованих ентузіастів, які проповідують гноблення. Річ йде про те, щоб остаточно викорінити традиції цього гноблення і неприродних претензій. Вони самі в великій мірі порохнявіють і упадуть від претензій. Від 1855 року першої великої поражки центральної керми. Тому певні хірургічні заходи потрібні при цій операції не будуть значні, а зате стократно благословить їх не тільки населення кацапських земель, але й цілого світа. Як ще один крок до визволення труду, характеру і духовних багатств людства. Сьоме пізнавання Кацапі коли в попередніх шести розділах подали ми загальне поняття про кацапські землі, то тепер подамо тісніше зв'язані з окресленим тереном і групою людей Квесті, вивчаючи властиві прикмети одної ділянки по другій. Цим перепровадили б ми дійсний розподіл Кацапії. У полку Дніпро, у сьомій чутті служив один хлоп із міста чортків. Його називали пекельний чувак і був нього друг на прізвисько хряк. Взяли у полон раз п'ятьох росіян, Чита, Барнаул, Урінгой, Магадан, а п'ятий чечен на ім'я Мустафа. Прийшли воювать, показали лафа. Откуда, братишки, Сибири все мы? Так Путін сказав же, ж, що нету війни, що нет на Донбасі російських вояк. Хіба не правий, то поправ мене хряк, та ну їх до біса, отих москалів, викручують, брешуть, а що ти хотів? братів, продажні тварюки московської орди. Ну нету, так нету, пекельний пали. Росіян Донбасі є Заряджаєм кулемет То якісь безродні тварі, по яких ми робим фаєр нам в Донбасі нет Так сказав їх президент На відтвердження цих слів Записали їх в архів Наступного тижня російський спецназ знову піски поліз і нарвався на нас. Окупанти, братішки, потрапили в плен. Хабаровск та Гілсик, тим карить Що опять із Сибірі? Ні, ніжній Урал, мой дід українець, та гілець кричав. А що ж ти тут робиш, розкосий бурят? На нас Путін послав, я же не виноват який такий Путін? Ну, наш президент, так він же сказав, що вас тут нет, що війська нема на українськім Донбасі, а вас тут як мух, як сміття, як той грязі. Це наша земля, це свята Україна, а ти окупант, начувайся скотина. Хіба не правий я, то хряк підкажи, Та ну їх до біса, пекельний пали. Росіян Донбасі нет Никаких вооруженных сил заряджаєм кулемет. на юго-востоке Украины нет. То якісь безродні тварі. Мы никогда не занимались, не занимаемся. по яких ми робим фаєр. Они были. Росіян Донбасі нет, Я вам еще раз говорю, Стал их президент Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже На підтвердження цих слів На юго-востоке Украины нет Записали їх в архів Росіян Донбасі нет Заряжаем кулемет то якісь безродні тварі, по яких ми робим фаєр Росіян в Донбасі Не був і ні Та сказав їх президент на підтвердження цих слів записали їх в архів. Бо остаточно найважнішим є поза всіма теоретизуваннями побачити і окреслити життєздатні території і народи з власним змістом. Такий перегляд був би найнатуральнішим пізнаванням Кацапії. Таке пізнавання потребувало би методи. Саме Кацапи дуже неохоче пізнають свій край. Вони як витвір бюрократії цікавляться лише передовсім життям Петербургу чи Москви, не звертаючи уваги на місцеві відносини і місцевих людей. Під цим взглядом Петербург чи Москва для них відігравали і відіграють далеко більшу ролю, яку централізований, але вже все все ж французький покрові Франції Париж. Як тут зорієнтуватися в цім краю? Жартували кацапи, коли в Петербурзі південь, то в Баку обідають, а у Владивостоці вечеряють. При про незнання Кацапі сказав письменник Гоголь. Велике незнання Росії в самій Кацапі. Все живе в закордонних журналах і газетах, а не на своїй землі. Місто не знає міста, людина людини. Люди, що живуть за одною стіною, здається, якби жили за морями. Ці слова постав географ Сім'йонов на початку своєї праці першого повного опису Мордора в 22 томах від 1899 року вийшло кілька томів, але видання не закінчено і досі. Одиноким авторитетом у географії Кацапії зістається недалі керма в Петербурзі, загалом в Москві. Найновіший поділ Кацапі на азійську європейську Тартарію вже за часів Саратор не був реальним. Прокладена Великою Сибирською путі створила сильніше пов'язання державних центрів з Азією, і, як скажемо, з деякими європейськими теренами вроді Північного Кавказу замість доземних границь між Сходом і Заходом імперії, встановила ця залізниця позему границю між Московською Сибирською північчю і Українсько-Туркінстанським півднем. Сучасний поділ совітів представляється як дуже проста засада. Головну масу території, а передусім північ, обіймає Кацапская Советская Республіка. Є е вісю є залізниця Москва, Казань, Челябинськ, Велика Сибірська Путь. Вона буквально тяжить над Середньою Азією, Україною і взагалі Півднем. Щоб відділити Україну від Кавказу і не дати їй утвердитися над морем. Підчиняє вона безпосередньо собі Північний Кавказ з Кубаню та Крим. Для ліпшого маневрування півднем потворила керма Кацапі певні автономні округи і республіки. Служать вони до розбиття чи до Туркестану, чи Кавказу, чи до стримування України в її експанзії на південний захід, загально південний схід. Таджики, грузини, молдовані, кримські татари не раз може і помимо своєї волі улегшить Московії її важке централізійне завдання. Далеко природніший від політичного поділу є економічний поділ. Так звана районізація. В цій районізації оперлися большевики на так звані Сім'йоновські райони, стягнувши їх з 14 на 10, 8 європейських і 2 азійських. Сам Сім'йонов розділяв європейські землі за на черноземне пасма Московія з Білорусі, Уралом і Прибалтикою, чорноземне пасмо, Україна з середнім і долішним Поволжям і Кавказ, Азію ділив Сім'йонов на Сибір з далекосхідним краєм і Середню Азію з Киргізією. Цей економічний розподіл цілком відповідає і нашому розподілу Кацапі, економічні межі обумовлюють тут і політичний зміст, і можливості життєздатного розвитку. Правідною думкою для нас було би відгранічення тривалих і великих людських скуплень. Тут на перше місце висувається ступінь густості населення. Окресен 2 найголовніші центри густоти населення. На їх територію випадає приблизно 3-4, 3 четверти залізничної мережі і 4 5 літунських майданів цілого советського простору. Головний склад населення там селяни. Бере материна з висотою понад 350 осіб на квадратний кілометр. В середній дині цих теренів лежать найбільш густо заселені області понад 70, а навіть понад 100 осіб на квадратний кілометр. Така густота населення дає певну гарантію вищого рівня політичної активності. Чотирикутник Рязань, Володимир Тверь, Калуга з містом Москва всередині заселено 30 мільйонами осіб. Творить національний життєвий осередок Московії. Коло цього демографічного осередку на віддалі 500 км знаходиться менший осередок з імперським минулим. Ленінград з населенням коло 6 мільйонів. Це осередок більш зрештою зв'язаний з Надбалтією, як і з Московією. Між ними Московію, зрештою, втинається білоруський клин, що бере початки на півдні. Московський осередок є натуральним демографічним центром для горишнього Поволжа і Заволжа. а також північних областей з Архангельськом і каталасам. Населення цих земель становить коло 20 мільйонів осіб. Воно гусно перетикане рештками татар, черемисів, зірян, комів і тому подібне. На півдні чотирикутніх Чернігів, Курск, Кременчук, Львів творить національний осередок України з центром десь коло Винниці або Черкас. Кількість населення в тому чотирикутнику відповідає кількості в московському чотирикутнику. На схід від нього на віддалі 100 кілометрів, лежить промислова область Донбасу, якою натуральним доповненням є Північний Кавказ і взагалі країни Кавказу. Це осередок має всі дані до швидкого зросту. Дійсно, в останньому 50-літті зростає 3-4 рази скоріше, як північ. Крім селянського населення, в обох осередках скупчилася і найбільша кількість понад 11 осіб на квадратних кілометрів. І не хліборобського, переважно промислового елементу, роздумуючи над енергетичною вартістю окремих територій, теренів, повинні ми звернути увагу на розвій міста спеціальну мережу міст, що мають понад 100 тисяч мешканців. На цілі совіти припадає їх за статистикою 39 року. 82 міста. 100 європейські совіти зістаються 65 міст. В тих 65 міст майже половина 31 припадає на південний Україна-Кавказький осередок. Решта ж на північ і уральські промислові терени. Отже, і північ, і південь посідають у кожне, зокрема, більше великих міст, як сучасна Італія чи Франція. Крім з'ясування демографічних умов, а також умовин ґрунту, взагалі клімату, не можемо не звернути увагу і на певні історичні дані, не не надаємо їх занадто великої ваги, але вони завжди нам дещо пояснять у характері і змаганнях народу. В кожному разі, тільки взявши їх під увагу, ми зможемо мати виразний геополітичний образ розгляданих теренів. З другого боку, беручи якийсь терен до розглядання беремо під увагу його здібності до природних експанзій на тих чи інших шляхах, а також той терен як предмет чужої експанзії, розглядаючи, наприклад, значення Сибиру. Розглянемо політику самих сибіряків і політику стосовану до їхнього краю, опираючись на ці методи, виділяємо ми до розгляду такі терени, як Московія з сусідними північним поморям і над Балтією, як Україна з сусіднім Кавказом і в Кавказі. Далі знов на північний, на півночі беремо Сибир із Далеким Сходом, Монголію із Сянзіанами, на півдні Киргізію, Середньоазійські, Туранські республіки. Восьме. Московія. Загальну етнографічну характеристику москвинів. Зробити тяжко тяжко вхопити істоти вдачі. Як найголовніше, в них називає анучин рухливість і брання широкого уділу в колонізації нових місць. Сім'йонов вважає, що це не чистий нарід, а мішаніна кількох ріжнородних типів. На загал це невисокі рухливі люди. Блондіни і брунети попадаються однаково часто. В них є сильні фінські домішки. Власна в підбиванні і денаціоналізації фінів вбачає Кавелин інтимну внутрішню історію московського народу, що якось зісталося в тіні. Колонізація фінських племен це була колонізація дуже догідної водної мережі Вольського горішнього басейну. Графічно доріччя Волги представляється як сільветка лінії, як кучерява позема корона на дещо зігнутому стовбурі без гілля. Вова своїй середній і долішній течі майже немає допливів. Зате в горішній своїй частині дає вона гарні дороги до розселення. Сліди цього розселення зісталися і досі бо людність розложена дуже нерівномірно, далеко густіше над берегами рік, як на дальше положених теренах. Саме наступ на фінські племена горішнього Поволжя йшов з трьох боків з північного заходу, слов'яні Ільменські, з заходу Кривичі, предки білорусинів і з південного заходу в'ятичі і северяні, споріднені з сучасними українцями. Перетравлювання фінського етносу тривало 6-7 віків і дуже пізно було закінчено. Ще в кінці 18 століття подає Карамзін свої історії відомі, що села довкола Москви уживають на окресних поняттях Бог людина фінських слів. Лише на початку ХХ століття в цьому терені зостаються не більш 2-4 фінських племен на кільканадцять мільйонів московського населення. Однак формація московського народу йшла дуже нерівномірно. Зовнішня неприродня сила вирвала цей нарід із стадії дозрівання лісах Поволжя. Побужденням до об'єднання ще недозрілої Москові була монгольська звіряча енергія. Монгольський струс пережили всі держави від Китаю до Індії, Київської Руси, але ці держави були вже по кількох, як на кільканадцятьох віках натурального розвою. Можна було б сказати, що ці держави мали вже певну відпорність, відпорність характеру. Москвині ж попросту не мали змоги встигнути розвинутись і в нічому не могли опертися у строєві і авторитетові монголів. Тому може легко нам буде зрозуміти протести вже сучасних москвинів проти самого міста Москви. Не хочемо признавати своїм домом Москву цього бастарда, що народився від звалтування забобонної московської баби кровожадним татарином, каже публіцист нового времені. Московська нерівність і меланхолія це прикмети національного організму, що завчасу болісна і гвалтовно здобув державну дозрілість. Московська селянська душа мала ще споріднена з дітьми і звірятами, а вже мусила в надмірних зусиллях ставати до будови великого державного ладу. Дослідуючи дух Москові, зауважує Бодянський, що всупереч до фольклору і песен сусідів, Кацапи мають лише малий процент історичних ремінісенцій. Навпаки, в піснях своїх обіч понурості і покірності долі стараються вони якби розплинутися в переживаннях родинного кругу певними спільними прикметами москвинів, особливо в басейні Волги є їхнє відношення до землі і влади. Хліборобство до цілого московського народу прийшло дуже пізно. Звіроловство переважало в ньому до половини 18 століття. Перші хлібороби, правдоподібно, були східні фини, що навчалися обробляти землю від тюрків і болгар. Самі москвини були змушені кермою управляти землю і давати збори землі на отримання держави. Земля для них це передусім місце для блукання. А коли її осілося, то ненадовго і з примусу. Ніхто так легко не покидає своїх ґрунтів, як селенін Центральної Московії. Це відбилося на їхній психології. Вона не є психологією хлібороба. Ми нарід бродяг, сказав Максим Горький. Москвин енергійний у відрухах, але пасивний у суспільній акції. Цілком байдуже дивиться на касування ініціативи одиниць. Завжди хочу, узнавав широкі пляни, йшов за ними за наказом, накиненим згори, досить байдуже приймаючи зміни в особах начальників. На цих прикметах характеру і закінчимо окреслення москвинів. Надаються вони передусім до пресувань великими масами. Ломіть стіною це їхнє гасло. Маневр у війні такий характеристичний для народів на захід і південь від них, чужий москвинам. Однородність москвинів це радше тільки зовнішня оболона. Така однородність є наслідком гвалтовної централізації їх е, правительств і важких умовин життя. Це так сказати би висід певного насильства над їхньою психологією. Коли взяти цю психологію як природну реальну вартість, то що постепенно розвивається і дасть ще в будучині свої наслідки, то мусимо потрактувати москвинів як три окремі групи. Деякі дослідники вбачають навіть чотири із певною духовою, а навіть антропологічною окремішністю. Два засадничі типу Москвині виділив ще в 19 столітті дослідник Анучин досліджував він зріст рекрутів кацапі, а спеціально осередки високого і низького зросту. Зріст за дослідами Анучина не залежить від, ані від клімату, ані від відживлення, ані від інших умов життя, лише тільки від раси і від кровного підложжя. Європейський Кацапі ствердив дослідник два вогнища високого зросту, невелике над Балтією і значно більше вогнища на півдні українського Кавказка. Власне, це північне вогнище високого зросту обіймало крім народів Прибалтики і частину москвинів. Приблизно на місці давнішніх ільменських славян. Від цього вогнища різко від, відтинається нескоростова маса південних і східних москвинів. Досліди езографа цілком виразно окреслюють два типи москвинів: північний високого зросту, довгоголовий і ясноволосий, та південний низького зросту, короткоголовий і темноволосий. Ці два типи значно відрізнялися характерами, а також діалектами. Поділ москвинів на підставі діалектів нарешті дає цілий образ окремішності в лоні цього народу. Північні москвини вживають новгородського наріччя. Їх терен обіймає головно Новгород, Ленінград, Олонець, Вологду, Архангель, Святку, і Перм. В Псковщині і Тверщині переходиться це наріччя в білоруську мову. Ці москвини наслідники торговельно мореплаского Новгороду і його експанзії на північ. Вони з'являються головним народом на берегах Білого моря і Лідового океану аж до Сибіру. Цей нарід має в собі сильні домішки готів, а в підложку кров надбалтийських шляхотних за виразом Щербаківського фінів. Ця галузь москвинів. найбільш осіле найменш бере участь у переселеннях мас на територію Мордора. Друга галузь, що говорить суздальським або східним діалектом, обіймає кілько, кількакротно меншу територію від від північної. Вона займає дві третини горишнього Поволжя із Ярославлем, Костромою, Ніжним Новгородом. Казаню і Самарою. Це московини найбільше зближені до до типів Урала алтайців та тюрків. І досі на терені їх перебувають решки черемісів, марів, чувашів, а також ще досі значна група казанських татарів, які мріють про поворот свого панування в басейні Ками і Уралі. Лінія Арзамас Ржев відділяє північних і східних москвинів. Від найнебезпечнішої для споку Європи групи південних москвинів. Ще південно східна частина так звана Рязанська. З Рязаню, Пензою Саратова має деяку етнічну стійність. В підложі її лежить працьовіта вдача москвінських татарів і твердою мордою, яка дісталася під владу Москови ліж в 16 столітті досить переховує традиції давнього болгарського царства. Південно-західна частина південних москвінів це найменш найменш устінена щодо вдачі і осілості група. На її теренах лежить міста Москва, і Калуга та чорноземні міста Тула і Орел. Ці місцевості, що лежать уже на окраїнах горішнє Волзького басейну, а навіть займають верхівля Дону і Сейму, були теренами найбільших знищень і воїн, а також найбільшої деморалізації. Там нема устійненого типу від Орла і Курська аж до Тули, там, де колись проходив мурав... муравський шлях, ішла українська колонізація. Від Смоленська аж до Калуги сунули білорусини. Там були закладовані і нищені оборонні фортеці. Сюди йшли в своїх нападах на Московію татари, поляки українські косаки та французи з Наполеоном. Під час соціальних е, переворотів в Кацапі в останніх роках найбільше потерпіла власна ця частина Московітії. Мілюков твердить, що різниці між цими трьома типами москвинів північним, східним і південним повстала з трьох колонізаційних потоків з Новгороду вниз на Волгу, земель Кривічів з Калуги вниз Акою і з півдня з Сіверських князівств. Ці три окремі галузі москвинів. Не злились і досі, і нема потреби, щоб зливалися і в будучині. Кожна з них має своє геополітичне завдання. Північне організує, організує життя над Балтією і на північних берегах Поморя, східня Суздальська галузь, обіймає якраз ці ті терни, що правдоподібно стануть при їх доброму використанні шпихлером Московії. Я хочу поговорити як професор антропології з приводу терміну Кацап. Кацап то тварина, істота козломорда і довгоборода, яка прокидається після того, як вижлуктати десь приблизно півтора літри міцного алкоголю. Ця істота кричить приблизно так: зараз, блядь, всіх нахуй заїбемо, блядь! Руський мір, блядь! Путін царь, Гундяїв Бог, Спартак чемпіон, Гітлер капут. Гей, наливайте повні чари, щоб через він лилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося, щоб наша доля нас не цуралась щоб краще в світі жилося. Кацапа вихідной 10 днів підряд. Всіх сусідів, всю сім'ю заїбав Кацап. Нахуй послана жена і старушка мать. Нахуй послана страна. Бухать так же бухать, бухать так же бухать идет Кацап по городу. По Ленинградской улице Идет в штанах обрыганных С вопросом на лице Скажіть Кацапу, девушки Якого хуя в городе Так жить все устроены А він так, сука, нет А Кацап накатить сто Купить ескімо Прямо в парке Горького Вступить у гімно матюкнется и пошлет Путину привет Той пробачит, той поймет И даст на все ответ, и даст на все ответ Идет Кацап по городу По пролетарской улице Бардак в России, матушке В прекраснейшей стране Скажіть Кацапу, девушки Якого хуя в городе Всі озера устроєні, а він так, сука, не. Вова Путін! Спасай Россию! Спасай нахуй тету Украину к ебени матери! Чечню всех, сука, блять, в асфальт закатаем, чурак ебаных! Заебали, блядь! Там, где Путин на Кремле, звезды майорят, Вреден дедушка лежит, ежишь твою мать Там великие дела, там имперский дух Бо Россия, матушка, покруче всех вокруг Покруче всех вокруг идет конца по городу По краснозвездной улице я гордый сын Отечества и старший брат в семье Вот только есть загвоздочка якого хуя в городі. Чечени все устроены, а він так сука не Блять, фашизм поднимает голову! Голову, блядь, наши нервы, сука! Украину в асфальт, нахуй! Америку, ебаной матери! Все кругом шиты, блядь, продали! Россию! Вова Путин! спасай, блядь, от фашистов! Сука, блядь, фашисты заебали, блядь! Третя галузь південна. Це та, це та, що частично частина відмирала вже за часів царату. Дбаючи зубожіння чорноземного центру і взагалі зубожіння центру. Найважніша лінія розподілу Мордора, лінія Саратов-Смоленськ, проходить власне через південну Україну цієї частини Московії. Сама природа якби вказала на потребу такого граничного пасма між півднем і північ, виділяючи його заздалегідь лише по остаточнім устабілізуванні лінії розподілу, не тільки фізичного, але духового, можливо, і реальна природня політика Московія з неї її тривалий розквіт. Дев'яте московська політика. Політика Московії це і власна натуральна політика, що виростає з кацапів природи і положення. Московська політика це не значить політика Кацапі, бо в тій останній політиці і Московія була знаряддям, так само не раз жорстоко експлуатованим, як і інші кацапські країни. Критичної хвилі для Кацапі, коли Москва була загрожена наступом із заходу, центр влади пересу пересунувся на схід до Нижнього Новгороду. Там утворився близький для нас визволительний центр. По 300 роках можна наново вказати на Нижній Новгород як на один із більш натуральних центрів Московії. Природніший від сучасної столиці Москви. Москва не може зістатися столицею Московії. Вже з самого стратегічного погляду. Натуральна границя білоруського клину пробігає за ледві 300 км від неї. Це місто, зрештою, зісталося позаду природнього руху московського населення, який скермований на схід в бік Уральських гір. Найголовніше ж, чому Москва мусить відступити своє першинство інші столиці цієї історичні традиції. Роки 1480 1552 це роки натурального вивищення Москви. Знаходилась вона тоді на границі між басейнами рік Білого моря і Балтії та горішні вольських басейнів. Тут то було тоді головне місце для торговельного посередництва. Вклинувавшися між дві галузі московського народу, північну і східню, почала Москва підбивати північну торговельну рибацьку з Новгородом і східню Хліборобська Ловецьку Стверю і Суздалю. В 1552 році одним ударом Москва здобуває Казанський ханат. Перед нею відкривається ціла доріччя Ками, шляхи на Урал і Сибир. Це закінчення будування чисто московської держави. Границі 1553 го то натуральніші границі Московії. Обіймають вони цілу північ з її рибацьким і звіроловними промислами. На заході вихід до моря варягів і значні торговельні зв'язки. На сході в новозбудо... новоздобутій Каза... Казанщини землі землі придатні для хліборобства торговельні зв'язки з Сибіром та цілою середньої і Малою Азією. Як підступи до цієї держави на півдні вздовж верхів'я Дону тягнулася оборонна лінія фортець. Такі межі Московії найбільш відповідали б і відповідають самій істоті московського народу і природі його іспанції, коли б тоді енергія московської керми була звернена виключно в бік е, півночі і сходу, вона б не розплилася даремно, була б зорганізована північ Східної Європи, московський нарід своїй експансію до морських берегів, здобув би правдоподібно незамерз... незамерзальні порти Скандинавії, де пропливає течія Гольфштрому. Вплив на його культуру і психологію мала би шляхотна північна галузь, найстійніша расова, а не так, як досить галузь Південна. Найбільша мішаніна метисів сусідніх народів, яка й досі не виробила свого типу. Але недаремно зве історик міста Москву бівуаком для переселенців з південного заходу. Ціла історія Москви і державної політики показує, що вона не зв'язана з Москвою органічно, деформована деформування натуральної волі, а навіть інстинктів свого народу було змістом провідництва Москви аж до того часу, коли вона передала це провідництво вже цілком чуже для Московії керми до Петербургу. Модерні історики Кацапі, як Платонов, цілком слушно вказують, що петербурзькі часи 1682-1917 були безпосереднім продовженням західності тобто антинародності самої Москви. Власне, завдяки своїй західності довершила Москва свого найбільшого знищення духових цінностей. Речі йде про заміння віри чудотворців і мучеників в Москові на нову віру. Офіціальне ніконіанство, що завжди зісталося під контролем уряду і адміністрації. Претекстом до заміння старої віри на нову стала поправленням богослужовних книг на зразок південно-західних книг України. Але даємо слово самому Москвинові. Розкол виник в Москві лише в кінці 17 століття. Його викликали спеціальні умови, сприяло тому те, що по Перше поправляли книги головним чином українські справники, яких підозрювали в ухилах від дійства православ'я. А по-друге, жорстокі насильницькі заходи застосовані урядом проти оборонців старих книг і обичаїв. Заходи ці зробили з них в очах народу мучеників і стражденців за істину. Можливо, що щось подібне витворялось би і в в Україні, коли б там розпочав, наприклад, приміняння книжок і обрядів московські справники. Лапка Ханучин. До останку існування царата пропаговано було твердження, що старовіри це якась гіршість московського народу. Хоч одночасно плиткодумна російська інтелігенція подивляла сильні характери поморян, колоністів в Тайзі і чудові артільні, артільні, артільну організацію українсько-уральського козацтва. Зрештою, Мельників Печерський дає більш цих прикладів в своїх повістях. Тільки побажати, щоб Москви не повернули хоч в часті до чесно своїх розкольників. Сем'йонов подає такий тип життя розкольників, головні побутові. Прикмети розкольничого населення це сильно розвинений дух солідарності і взаємодопомоги, значне зацікавлення науками і потяг до освіти, більша суворість життя, повздержливість і любов до порядку, а внаслідок того і більша заможність та матеріальне задоволення. Як бачимо, розкольники це тип передусім осілий і тривалий, цілком інший від витворювання тип витворювала Москва як столиця міста. Села і історія це трактування московського народу як матеріалу до її технічних цілей. Прив'язання до землі, навіть земельна власність була чимось, що суперечило її духові. Так було, а в минулому, в 19 і 20 століття, змінила тільки методи Москви як міста, але наслідки відривання від землі і творення кочівників зісталися ті самі за часів Сарату протягом останніх 30 літ 19 століття. Населення міста Москви подвоїлося, чи збільшилося тим самим насилі міщанства тривало зв'язано з містом, що тільки одно може дати сильну розвоєву традицію здоровий характер міста. Ні. Статистика показує, що половина принаймні населення Москви це селяни, що прийшли на заробітки Сім'йонов. Селяни це теоретично прописане до місця сітку на селах. Для Москви це тільки напливова маса, що не Москва пучнявіє. Для села це страшні люди. Страшні передусім морально і фізично найбільший процент лісу по селах. Правда, кацапський дослідник задоволенням нотує, маса простолюдів живе по містах, не покидаючи селянської верстви, а значить, не рвучи зв'язку землею, хоч і займається фабричною працею. Однак ці люди, що наповнюють фабрики Москви і Московського промислового району, не були вже селянами і не стали осілим міським. Елементом. То були люди з психологією кочовників, відірвані від ґрунту всяких моральних основ. Те саме діється з населенням теперішньої Великої Московії 3-4 мільйонів осіб. Головне ядро є населення це рідина, рідина маса наймітів віщого і нижчого типу і то найріжнороднішого походження. Погіршення виглядів на заробітки викликало б у населення Москви розслоєння на найріжнорідніші народи. Був би це образ подібний до образу Істамбулу, по знесення султанату і халіфату та переселення столиці Туреччини до національного центру Анкари. Дійсно, національна московська політика можлива тільки по усуненні політики міста Москви, повною фантомів і нереальності. Передусім, ці забобони в суспільному життю, що можуть викликати нові експанзивні помилки, а з ними і нові нещастя московського народу мусять бути усунені. До таких належить певна ідеологічна надбудівка, звана під назвою Велика Кацапія. Назва ця створена духовенством Москви увійшла в царський титул лише в 16 столітті. Початково не мала вона жодного змісту поза риторичним і жодного географічного примінення. Попросту старі назви Русь і Русія були замінені більш пишним візантійським Велика Росія. Більш окреслене географічне значення отримав термін Велика Росія тільки за царя Олексія Михайловича з підпорядкуванням України в 1654 році. Анучин. Як бачимо, термін це цілком чужий національній істоті москвинів, людей московських, які вони себе самі називали. Є він пережитком доби гнобу не тільки білоруського і українського, але й самого московського народу. Уживання його затемнює пізнання самої істоти незалежного вільного народу. Передусім надається термін докладного географічного окреслення Московії. Тому московські дослідники самі пропонували в лапках надіжен триматися в окреслюванні стародавньої Московії, а ночі на межі історичної Московії межами Великого князівства Московського 1462 року за часів Василя Темного, коли вона сягала вже від Ельця до Устюги, від Калуги до Вятки. Дослідник пропонує додати ще до нього до цього землі Тверські, Новгородські і Псковські з силою північчю. Мериці покриваються приблизно з межами 1552 року. Лишень по них можемо підійти до реальних меж у Московії і можливості її сучасної політики. Основна маса москвинів около 50 мільйонів займає простори з містами Твер, Ярославль, Володимир, Москва, Івано-Вознесенськ, Горький, а також Ульяновськ. Казань, Вятка, Тула, Калуга, і Псков, Ленінград, Архангельськ. Ця маса москвинів буде творити державне життя на підставах дійсної справедливості у відношенні до себе самих і узгіднюючи геополітичні умови свого краю. Населення Москові не може оглядатися на свої необа... необачно розкидані групи переселенців, що вже скрізь і в Азії, і в Європі або розплили розплили більшим інтересам. Московія, як державне тіло, обіймала би велетенське, як на європейське, навіть азійське держави терен 2 мільйона квадратних кілометрів із значним зглядно однородним населенням. Однак помилкою було б думати, що само відділення цієї території було б якимсь досягненням до нового порядку світу. Занадто багато залишків паразитарної системи кацапської керми впливало б на таке державне тіло. Найголовнішим завданням національної керми Кацапі було б обернення її вздовж геополітичної осі. Те, що рік Казахстану вказує на таких осі. Розі вздовж поземної оси, що відповідав відповідав би лінії розселення москвинів, твер Нижній Новгород. На загал є занедбаний. Зате розріз дощ доземної осі, що приблизно відповідає течві північної двини, є дуже незначний. Московська колонізація завдяки фатальній своїх наслідках Федерації Москви з Україною в другій половині 16-17 століття від того часу цілком занепала. В першій мірі потреба Москови відвернення на північ і західню північ її лучби. Тільки упадком московської творчої думки можна пояснити, що москвини занедбали і не виконали великих каналізаційних проєктів Петра І на півночі. Так званий Біломорський канал, збудований енергією совітського ГПУ. Це лише початок мережі каналів, що сполучали би басейни Балтійського і Білого моря та національної території Москвинів, Горішнього Поволжа. Не менш важним є відповідна мережа залізниць і промислових підприємств. В теперішньому стані служать вони не як економічному розвоєві Московії, як централістичному гнобленню кацапських країн. Там спостерігаємо з'явище, яке буває тільки в використовуваних чужим, чужим капіталом країнах, наприклад, в Іраку, в Ірані чи навіть в Румунії, обічі гантів техніки. Цілий край дуже низько поставлений під оглядом інтенсифікації сільського господарства і доріг, обіч текстильних фабрик, велетнів в Іваново Вознесенську бачимо нечувано нужденне села, мочарі і пустирі, обіч машинобудівельних блоків Лінінграду, так і зараз за містом впадають в очі безконечні покинені селянами поля. Звідти, може, і повстає в опіні Москви вже від половини 19 століття нехідь до промисловості. Завод, що перепсував народ. Конечним є оздоровлення промислу в Московії. Те тепер, наприклад, відтворює брутто два рази більше, ніж промисловість України. Не значить, що ця продукція служить до піднесення рівня життя продуцентів. Промисел це має служити саме, самим москвінам, а не визискові народів. Промисел, наставлений на бро краю, зможе вчинити те, чого не втяли досі ані царат, ані совіти, піднести рівень хліборовства сільськогосподарської продуктивності, за з часів царської Кацапі, так звані північні промислові райони, московські і петербурзькі, довозили хліб і сільськогосподарчі продукти не тому, що не могли витворити їх у себе, лише тому, що не хотіли цього зробити, марнуючи свій людський матеріал, еміграцією в найріжніші боки і форсуванням промислу в політичних цілях. Але навіть тоді 9 губерній горішнього Поволжя були задоволені на 90% відтворами місцевого сільського господарства в лапках Сім'йонов. Це твердження фальшивої пропаганди, яка розповсюджує, що Москові бракує хліба, і вона його мусить здобувати в Сибіру на півдні чи деінде. При певній інтенсифікації господарства, коли хоч половина земель, ще надаються від під управу збіжжя буде зорана, відповідно загосподована, то збіжжя вистачить не тільки для горішнього Поволжя, але й для села півночі і заходу Москові. Висловом цієї думки є і доповідь Сталіна на 17-му з'їзді його партії. Треба мати на увазі передусім те, що старий поділ наших областей на промислові Хліборовський вже не надається, розвідде до того, що всі області стають у нас більш чи менш промислово, а з цього висить, що кожна область повинна мати в себе свою сільськогосподарчу базу, коли вона не хоче зайти в сліпий кут. Натурально наразі при такій сільській політиці, яка є в совітах, неможливим є відродження села і взагалі охоти до праці на релі. Лише новий зміст, новий здоровий світогляд зможе відродити Москові і побудити цей уже нічого не знищений край до фізичного і морального розвитку. Шлюз. 10. Північна морська путь. Коли б говорити про важніші експортові товари з касавських територій, то вистачить тільки два слова ліс і нафта. Коли говориться нафта, то це символізує Закавказя, коли ліс то північ. Північ касавських земель це терни, що лежать над 60-62 рівнолежниками. Це щось понад 10 мільйонів квадратних кілометрів властива. Половина цілої поверхні земель над Кацапі. Живе там не більше 4 мільйонів осіб. Із того більшість на тернах Північної Московії. Коли брати під увагу активнішу частину півночі, то на то належить до неї тільки забезпечення залізницями західна частина московської півночі із Мурманом і Архангельськом. Багатства півночі великі, досі згадати про три чверті світової кількості оленів. 30-ті роки були страшними для повстанців-махновців. Їх масово заарештовували і висилали на Сибір. В 34-му році було вислано більше 30 тисяч осіб. Саме в 34-му році народилася ця пісня, яка широко відома загалу як Пастой паровоз не стучить колеса». Але ми, відтворюючи історичну правду, пропонуємо вам оригінальний український текст цієї пісні. Берися за стоп-кран, я рідній матусі, сказати забувся, що їду у далекий магадан. Я рідній матусі, сказати забувся, що їду у далекий. що був колись. Життя моє пропаще на злеє повернулось під гуркіт столипінських коліс. Життя моє пропаще на злеє повернулось під гуркіт столипінських. нам дапав з горі, летить він на далекий на Сибір. Колишній махновець став ворогом народу і везуть його у сніжний анадир. Укинуть його там. За залізні заград він гратить зубами розірве. Хай кажуть йому, друзі, нема нам звідси ходу, на волю все одно він утече. А що як побачить його тюремна вода? та не він пропав. Тривога і постріл донизу головою зірвався він із мурів і упав. І буде він лежати у тюремнім лазареті. І буде він у муках помирать рідная мама до синочка не приїде, щоб то обігріть і обійнять. І рідная мама до синочка не приїде, щоб того холодний. багатьма людей до оленоводства. Можна було б згадати про енергічні енергетичні ресурси, почавши від нафти і вугілля в басейні Печори аж до золота в якуті. І на далекому сході. Та що, коли немає до них доїзду, навіть до близької печори, не, вибудована досі залізницею, хоч би від Котласа Ще не найлегше йде використання лісів. Хижацьке, але постійне. Тим часом одно є певне баства півночі, баства природних водних шляхів, всі реки Сибиру і Московії течуть в одному напрямі на північ до Льодовитого океану. Одним із значних кацавських адміралів недармо сказано, коли Кацапія порівняна з будівлею, то фасада будівлі виходить на північний льодовитий океан. Позад печори першим ніхто за часів царата не думав сполучувати гірал цих рік постійною комунікацією. Велика війна змусила звернути увагу кацавської керми на вихід на вільні моря. Не через Балтійське і Чорне море лишень, через Архангельськ. Більше працювати в цьому напрямі. Скромні норвезькі пароплавні товариства, що під час Великої війни зуміли нав'язати лучбу не тільки з Єрламерік, північної Москви, але сягнули до гірел Енісєя. Керма в совітах звернула увагу також на ці проблеми. Повоєнні осяги літунства і радіотехніки значно улегшують тепер це завдання. Отже, десь в 35-му році розпочинається навіть деяка планомірність і в розбудові мережі морської і повітряної лучби між містами, пристанями і гірлами великих ріг від Мурманська до Владивостоку. Знаний дослідник Арктики Отто Шмідт має в своєму розпорядженню досить велике число спеціалістів. щоб перевести полярний підбій. Совєтська пропаганда роздмухує досвіди Шміта як рівноважних якогось наймогутнішого завоювання. В ролі завоювання Індії великобританської компанії Східній Індії. Не оплатиться Розгляди можливості азійської частини північно-морської путі. Далеко важніше північ Московії, а властива і західна частина. Як окресу совітські терміни північно-західного західний район з Ленинградом, Петрозаводськом і Мурманськом як показала остання війна з Фінляндією, Совіти мали там чотири випадові, випадові пункти Мурманськ, Улея, Петрозавонськ, Калінінград. Ленінград. Не диво, що оборона Совітів в цій країні була така завзята. Прорвавши оборонні лінії кацапських військ здобули б Фіни одну з важніших артерій держави сполучення Ленінграду з Білим морем. Це вікно Москові постало вже за часів совітів. Балтійський Біломорський канал дозволяє на прохід від Балтійського моря до Білого. моря торговельним і воєнним кораблям великого тонажу. Мурманськ. Воєнна стратегічна база має обич себе недавно збудовану морську фортецю і воєнний порт. Полярне, крім водного шляху, зв'язаний Мурманськ із своєю глибокою запільною базу Ленинградом, ще й Мурманською залізницею, довгою майже за півтори тисячі кілометрів. В Іоканському реді створена ще морську базу, що дозволяє тримати в цих водах фльоту міноносців і крейсерів. своєму ближчому запілі має Мурманськ залізну руду і камінне вугілля. На початку 41-го року мала бути в загальному закінчена будова сімі електричних станцій. З них одна на 120 тисяч кВт. Мурманс має не тільки добре енергетичні запаси запілля, його людські резерви Кольського півострова і Архангельщини, найліпші, які посідає Московія, поморяні твердий нарід, винахідливий і невибагливий. На їх землях кінчаються терени дозрівання жита, а розпочинається область споживання улюбленої північної риби трески тут найдовше хоронитися від ока царської совітської адміністрації, працювітий тверезий Расков. Тут було найбільше самоспалення старовірів, оточені царськими військами на Климатському острові. Минулося на розпалені вогнище 2000 розкольників. Остання війна з Фінляндією зміцнила позиції Мурманська на Північному океані. Невідомо тільки, чи й тепер совітська преса так само, як у році 35-му писатиме про потребу експанзії через лінію береги Фінляндії і Норвегії аж до норвезького порту Нарвік. Що лежить вже не над Льодовитим океаном, як Мурманськ, але безпосередньо над Атлантиком. Таке змагання до більш відкритих портів на норвезькому узбережжі не виключає і організування берегів північної Московії разом з їх запіллям. Збуті системи каналів північної двини в останніх роках відновлені. Ця ріка є властива найважнішим лучбовим чинником в північній Московії. Печора є значно менш вартісна, а мези немає ніякої вартості в комунікації. До жодної ділянки не скермована в останніх 10 роках. Великих поселенських груп в такій кількості, як до північної Московії, спеціальної західної частини. з Карелі, яка ще 15 літ тому нараховувала фінську більшість серед 200-тисячного населення, тепер має коло 400 тисяч з більшістю москвинів. Одна справа з половини минулого століття повинна звернути нашу вагу. В 60-х е, роках володіла царська Кацапія кількома незамерз... Незамерз... незамерзливими взимку пристанями. На Мурмані. Тоді ж царат відступив ці пристани Норвегії. І тоді ж закордонне міністерство Великобританії заключило договор з Норвегією а наслідок якого Норвегія ніколи не мала відступити цих пристаней Кацапії. Тепер, коли на Кацапському Мурмані ще крига не дозволяє на плавбу з відступленим. Норвегії пристанів, норвежець давно вже розпочинає сезон риболовства, що в минулому столітті не було ще ані Мурманської залізниці, ані Біломорського каналу. То ясне, адже навіть руху людності не було на цій закутній півночі. Тим часом запобігли ви британці вже тоді старались відсунути експанзію кацапів від цих берегів. Уже тоді їм ходимо про найголовніше не допустити кацапів до Гольштрому. Треба думати, що це була найудатніша засада Англії в боротьбі з кацапами. Кацапія могла пхатися на південь, але на Чорному морі перегороджував їй дорогу Балкансько-турецький вал. Кацапія могла кидатися в виснажливі походи по постелях Середньої Азії аж доходило до потужного валу Гіндукшу. Так само великодостанкова експанзія на Далекий Схід до того ще не підтримана відповідною розбудовою фльоти, не могла дати жодних значніших успіхів. Ох. Розв'язання питання виходу Кацапської півночі у відкриті моря. Це не є жодна путь берегами європейських і Сибірських тундер. Що варта для великої держави морська путіка протягом 3-4 року є недовжитку. Москові немає іншого вибору, як Мурманськ і прилежні місцевості, де слідний вплив Гольштрому. Тільки там її будучність. Вихід куди інде через Балтійське море є з політичного боку непевний а з кліматичного недобре, бо замерзальний на довший час. Балтійське море з погляду геополітичного для Кацапі становитиме тепер майже повний рівноважник Чорному морі. І там, і там нема безперепонного зв'язку із світовою торговлею. І там, і там нема так само в кожному з тих обох морів може бути стримана всяка воєнно-морська експанзія. Коли ж говорити про північну фасаду Кацапі, то і головні двері не в Балтії, лише ближче Гольштрому, що єднає континенти. Це правда незрозуміла Кацапія Царату і, здається, запізно зрозуміла Кацапія Совітів. Лишень національна Кацапя зрозуміє її як слід. Артерія Лучби, Ленінград, Мурманськ – це найважніша артерія Московії. Ленінград в морському сполученні сягає через Гамбург до морських доріг цілого світа. Мурманс без жадних посередників відкритий для доріг до всіх океанів. В цій хвилі і Мурманс, і Ленінград мають подібний тонаж обороту. Прийде і час, коли північ Московії так розів'ється, що Мурманс буде перевищувати Ленінград і як, як порт стане одним з найвизначніших портів світа. Запіля Мурманська величезна вход з нього передусім ціла Московія, також краї, що їх геополітичним призначенням буде за плечем Лінграду. Ленинград ще, як Петербург, був символом адміністративного центра Кацапі. Пізніше вигублення кермівних верств позбавило його цього значення. Більшовики надали йому місце другого по Москві промислового міста Совітів. Це друга ролі є менш штучна, як перша, але все ж штучна. Це друга по Москві промислове місто, положене винятково від у відношенні до промислових районів не тільки Кацапі, але навіть Московії. Управляє теперішній Ленінград найбільш люксо, люк, люксосовий промисел, обрібку металів, машинобудівництва. Лінінградський промисел потребує колосальної кількості енергії. Перед великою війною машини Петербургу працювали на закордонному вугіллі. Теперішній Лінінград дістає своє паливо з не менш далеких країн, як Південна Англія. Половину Лінінградського палива дає Донецький басейн України, а четвертину нафта з Баку. Отже, третє-четверте паливо дістає він з далекого півдня. Перевіз цього палива з півдня на таку віддаль потягає за собою великі кошти і знесилює транспорт. Третій Петербург, що гряде, буде не менш штучним. Це буде місце, що єднатиме в собі шляхи вивозу з північної частини Прибалтії, в першу чергу Московії з якою він зв'язаний водними системами Марінської, і Тверської, в другу білоруським клином, в третю чергу правдоподібно з Прибалтикою, Естонією, Латвією, Літвою. Естонія, Латвія це хліборобські країни із спеціалізацією в молочному скотарстві. Масло це головний предмет їхнього вилазу. Літва вивозить головним чином свині, домашню птицю, товар битий та живий. Криниці тісно зв'язані з залізничною мережею і морськими шляхами з Ленінградом. Розселення білорусів має своє дро між Полупольським та на Західній Двині, Смоленському на Дніпрі і вільному в верхівлях Німану. Білоруським історичним центром був Полоцьк. Свого часу полоцька земля йшла від Прип'яті припливу Дніпра аж до Нарви на березі фінської затоки. Теперішня залізниця Нарва Псков, Полск, Мінськ відповідає приблизно лінії розселення Білорусь, білорусинів. Важно, Важко сказати, чи це розселення осталося тепер у своїх історичних межах. Його політичним нещастям білорусинів є те, що вони ніде не опанували ріки з виходом до моря. Лише скрізь знаходиться тепер у верхівлях рік які в своєму бігу належать до інших народів. народів. Коли білоруси не дістануть виходу до Балтії коло Нарви, так як прагнуть цього білоруські провідники, а зістануться приблизно в границях сучасної Совєтської Білоруської Республіки, то геополітично найважнішим місцем для них буде місце впливу Прип'яті до Дніпра і місце переходу Західної двіни на латвийський терен. Полоск, Вітівськ це залізничні вузли, без котрих трудно уявити собі повновартісне державне життя білорусів. І Білорусь, і Прибалтика, і Московія найприроднішу морську базу мають на берегах, що не замерзають і відкриті до безпосередньої торгівлі з цілим світом. Восени 1921 року 40 тисяч махновців у складі Червоної армії взяли перекоп і перемогли війська Врангеля. Але за наказом Фрунзе майже всі вони в Криму були розстріляні в пам'яті цих бійців, яких зрадили червоні комуняські чекіські потвори присвячується ця пісня. З-під вражої охрани втікли два отамани, зірвалися соколики на волю. Поблизу гуляй поля в долині зупинились у хаті біля старої перепи. Обидва всі у ранах махновські партизани сіліли після розстрілів в Криму. Хильнули трохи смаги, та й пісню затягнули про батька та й про доленьку лиху. Гей, друже, гей, брате, болять мої рани, а в грудях ще дужче нам пече. Навіщо, навіщо? Козацькі отамани москаликом підставили пелаче. Не вірте ви червоним, не вірте комунякам, слава, якщо полова на вітру. Ми врангеля здолали, ми перекопи взяли, за них метую виграли війну, за подвиги, за наші чекісти комісари, Могилам ми віддячили в степу. Було 40 тисяч, а стало вісім сотень, що вирвались із паски у Криму. Гей, брате, скажіть всьому народу, що нам оці москалі не брати, ми билися за волю, вони ж за нові тюрми. Із Леніним ми і Троцьким на чолі. З-під вражої охрани втікали два отамани, зірвалися соколики на волю, поблизу гуляй поля в долині зупинились у хаті біля старої верби. біля старої верби. Правда, боротьба за розбудову за піля Мурманська це величезна боротьба з природними недогідностями. але іншого виходу немає. Боротьба за шляхи це боротьби за великість. Шлюз. 11 Україна, коли поземною геополітичною в Москові є горишнє Поволжя, то поземною вісію України є північно-східний берег Чорного моря. Коли в Москові величезна більшість рік тече на північ, то в Україні всі ріки пливуть на південь з винятком одної Кубані. Найприроднішою вісією експанзії України є. Південний вісь, так так як найприроднішою для Московії вісь північна. Московія це північ, Україна це південь. Особливі країни рівноважаться між собою щодо населення геополітичного значення. На загал прийнято окреслити Україну як шпихлер Європи або принаймні Кацапії. Сам нарід окреслюваний як типових е, консервативних хліборобів. Тим часом е, нема шпихляра Кацапі. Збіжжя ледве вистачає самій Україні поза Галичиною і Західньою Волиню. Населення її належить радше до пролетаризованих мас, які покидають село для міста. Селяни втікають від е, земель і збільшують населення промислових центрів України. Сталінівська колективізація змогла прив'язати до землі тільки найбільш пасивних. Активніше заповнюють міста, і тим пояснюємо наглий зріст великих міст в Україні. Коли в 26-му році було там не більше як 10-12 міст понад 100 тисяч мешканців, то на початку 39-го року збільшилося число таких міст в 2,5 рази. Зростає Харків, машинобудівельний центр, зростає Київ оперти на дуже ріжнородному промислі. Правобережні центри цукроварства, як Винниця, лівобережні центри Донбасу, як Луганськ, врешті порти над Чорним Азовським морями. Це все зростає з непомірною швидкістю. Цей опертий енергійний нарід змінює свій характер. Він мав свої часи, коли повних сильних геленських і нормандських впливів, включаючи турських закладав свою Київську державу, блистий часів застав такий слід в пам'яті сусідніх з українським народів, що кацапський царат, шукаючи якоїсь е, догидної традиції для своєї керми, хопився традицію Київського князівства на початку 18 століття офіційно наказав узнавати московських романів за продовжателів київських е, Рюриковичів. Вночу на анархічних часах зв'язано з поширенням вплива польської шляхти, шляхти на Східню Європу витворили українці традиції козацтва, піввоєнного, півторговельного лицарства із е, своєрідним устроєм. В розбудові над національного імперського почуття, зв'язаного з Петербургом, брала українська аристократія не менш живий уділ, як прибалтійська німецька шляхта, чи нащадки татарських мурзів. Участь українців в будові Кацапі значно зменшилася від половини 19 століття. Зникли такі прізвища, як Стефан Яворський, граф Розумовський. Потьомкін, граф Паскевич і тому подібне. Романтичний сепаратизм українських інтелігентів 19 і 20 століття не мав глибшої політичної програми. Було в ньому сильне змагання до культурної самостійності. В році 17-му проголошена незалежність України була не тільки наслідком формального зриву з Кацапі по опадку Романових, але й випливала з волі емансипованих селянських мас. Впало вже багато свідомих і несвідомих жертв в боротьбі за окремішність України, але ще далеко до устінення остаточних здобутків. Напрямні експансії України від тисячоліття це було здобуття чорноморських берегів. Від кінця 18 століття український селянський мас, скориставши із злядного замирення в степовій половині України, посунули на схід все більше опановуючи право до річчя Дону на південь і розміщуючись на просторах від герла Дунаю і до Бруджі аж до герла Дону. Третій струмор колонізації з своєрідним військовим характером почав заселювати терени Північного Кавказу. Кацавський імперський уряд намагався заступити дорогу українським масам до, до моря і до Дону, форсуючи туди переселенців переселення московських селян. Та Москви не менш не давалося до колонізації на південь і при кінці 19 століття перший похід українського селянства на південь закінчився виграшем. У 20 столітті колонізаційний похід має менш виразний характер, як у 19-му. По програші 1955 року центральна керма форсувала переселення українців головним чином на Сибір і Далекий Схід та на Тургайській області. Утворені там українцями зелені і сірі клини радше являються чужосторонніми тілами в населення Мурщини, Казахстану чи Сибиру. Оскільки Москви Москвини, розпочавши колонізацію від кількасот століть стигли створити, витворити свій тривалий, зв'язаний з тубільчим тип життя, оскільки українці зісталися чужими для оточення. Вони принесли з собою свої звичаї, власну своєрідну фізіономію житла. Трудно від собі рух повороту Сибиряків до Московії. Тим часом, по утворенню української держави в 17 році, українські колоністи в Сибиру і Далекому Сході розпочали масовий поворотний рух додому. Коли Сибірська колонізація не дає жадних важних осягів для України, то друга напрямна цієї колонізації Північний Схід іде цілковито на користь цілого народу. Розселення йде не з наказує пляну влади, лише ніяк повільне проникання з череного людності в сусідні слабіші черени. Також при кінці 19 століття скромні працюють українські села все більше посуваються на схід до Дону, витісняють москвинів. Щоб не виявити тут слабості московського народу, під час переписи 1897 року наказала влада без винятку всіх мешканців Донської області зарахувати до москвинів. Щоб улегшити собі справу боротьби з українською стихією, керма совітів, визначаючи межі автономної Української Республіки, обтяла доступ України до Криму і до Дону. Бажання відтя також і Донецький басейн зустріло серед українських комуністів такий опір, що Ленін не посмів виділити Донбас територію України. Тим, однак, не припинена спонтанного руху українського населення Південний Схід. Ще за часи Сарату доходило окремі групи поселенців на Закавказі до Туркменістану, навіть до Північного Ірану. Під час вже большевістського штучного переселення мас не обійшлось би великих втрат в людях, але все ж за останніми вістками 40-ві роки нашого століття принесли значне поширення українського елементу на Закавказі і самому Кавказі. То саме діється і в Таврідії, в так званої Кримській Республіці. В боротьбі крови перемагають тут українці, татарське населення Криму не переважає четвертини всієї людності. Зрештою, досліди, досліди крові антропологічні виміри на кримських татарах доказали, що татари давно втратили в Криму своє антропологічне лице і стали по крові українцями, залишивши тільки татарську мову. Спеціально важним є опанування українцями Керчі, де металургічна база зростає з великою швидкістю. У промисловлення приблизно половина українців покинула хліборобства визначає нові центри української етнічної маси. Ці центри всупереч давнім лежать переважно по лівому боці Дніпра. Головним змістом цієї промисловості є сполучення заліза Кривого Рогу і Донецького вугілля. До цього можемо додати Керченське залізо і нафту в Кубанській області України. Крим, Кубань, Донщина, Південна Україна це місця, біля яких гуртується українська важка промисловість. Туди ж пливе хвиля українського активу. Неправдоподобніше, що і політичний центр нової України буде знаходитися в осередку цих теренів. Буде це нова Україна, не князівська, не гетьманська, навіть не міщанська Україна минулого століття, лише край великих активних мас. Зрештою, кожен народ складається з щоденних виявів активності і мовчазності, коли одно є легковловиме, то мовчазні резерви сильного народу це річ, що не підпадає докладному обліку. Найбільшою болячкою України є зла мережа мережею доріг. Будова шос і утримування їх в порядку коштує дуже дорого бо для їхньої будови доводиться знімати цілий чорнозем, насипати шос і пізніше берегти її від замулювання тим же чорноземом. Залізниці були, були будовані петербурзьким урядом з тим розмислом, щоб не посилювати натурального експорту України через Чорноморські порти. Крім того, мережа цих доріг дуже рідка. На заході уперта боротьба українців твердо визначила межі української людності. З цієї боротьби славні стали в Європі Галичина, Буковина, Карпатська Україна. Досить легко визначити межі з білорусами. Лише на півночі у верхівлях Дону і де лежить значна спірна територія, так звана Центральна Чорноземна область. Кілька останніх століть вона була ареною боротьби найріжніших осілих і неосілих груп. Але головним чином південних москвинів і сіверських, а пізніх шлобідських українців. Ускладнює ще до справи те, що племена осіли в деяких частинах цієї області, більш споріднені з над веслянською расою, як з уральською чи україно-динарською. Географічно, як визначає дослідник, межі творінь тут е, плоскогір'я, що йдуть від Нижнього Новгорода до берегів Оки, аж до джерел. А там звужуються, дають врешті ланцюг височин, що відділяють джерела оки, Десни і Сойму є причиною такої гострої ріжниці українського клімату від сумежних е, губерній внутрішньої Росії. Ме. Стратегічно беручи, небайдужим є для України те, в чиїх руках буде Смоленськ і Калуга, що лежать на мішані московська білоруської території і є ключом до українських південних е, просторів. Про це, між іншим, переконався ще Наполеон в 1812 році. Завдання, які висуває українцям сама природа, деякі як запровадження суцільного суднопласа по Дніпрі, вже довершені. З інших, може, на першому місці треба поставити відповідню іригацію хліборобських ґрунтів. Спеціально це торкається донських ґрунтів з їхньою щільною землею, залежно від сухого повітря і недавнього там хліборобства. Кожна нація, як і окрема людина, зможе висловити себе і своє лише лице лише у безнастанні боротьби з матеріальним і духовним оточенням. Тільки у такій боротьби виробиться природня сила України і вартість для народів світа. Шлюз. 12. Багатство Закавказя. Коли б ми шукали натурального виходу з півдня Кацапі, тобто українських земель, то мусили би піти рухом українських переселенців. Так само, як від довшого часу рух московського населення посувався з Москові головним чином на Сибирські землі. Так само українці від своїх історичних часів намагалися колонізувати східні береги Чорного моря. В останні сотні літ їм це майже вдалося. Вони, вози переселенців, йшли давніми торговельними чумацькими шляхами на Дін і на Крим. По відсуненню кавказських е, племен, головно черкесів адигейців, розпинаючи осадництво Кукани і Ставропільщини. Козацьке населення Кубані створило основу для цього населення Північного Кавказу від Задонських степіж аж по Владикавказ і Дагестан. Наслані туди колонізаційні московські групи улягли українському впливові навіть у своїй мові. Населення Кавказу так ріжнародне, що волимо брати в ньому під увагу дві групи. Північно-Кавказську Федерацію Єрняків, об'єднану свого часу державним актом з кубанцями, і південну закавказьку групу народів і племен, про котрих можна сказати словами Аристотеля, що вони повні відваги, але замало вироблені, тому хоч вільні, але не вміють собою і іншими кермувати. На Закавказе провадь воєнна грузинська дорога. Ця дорога серед понурих провалів гір найважніша стратегічна брама із північного підгір'я в райські сторони закавказьких долин. Минувши минувши станцію Анаур, ключі ворота до Грузії, вступають маси з півночі до Грузії, Вірменії, Азербайджану. Це країни найбільших багатств. Там багатство передусім духове. Західне Закавказя зв'язана з середньоморською культурою, ну, культурою Східне Закавказя із зі своїм муганським степом єднається з нетерпімою і аскетичною культурою Середньої Азії. Однаково і Західне і Східне Закавказя було згарбане, нищене і збудовано потужностями Малої Азії, а передусім Ірану. Може, тому ця область така убога убожеством своїх народів. За те саме край має величезне багатство в, копаль... в копалинах. Манган в Чіатурах зна... знаний у цілому світі не менше як український манган в Нікополі. Найважніший продукт сучасності сталь не може бути вироблена без мангану. Цілий світ потребує мангану. Тим часом три п'ятих світових резерв манганової руди лежать в Чатурах і Нікополі. Три восьми нафти, видобуване в Кацапі, постачає Баку. Це властиве єдине, що на, на продаж мають совіти. Не говоримо вже про інше багатство за Кавказі, як мідь у Вірменії або вугілля в Грузії. Субтропічний клімат е, долин Закавказу дозволяє на культуру високовартісних рослин, які, як, наприклад, чай. Існують культури бавовняка і при цьому перші несміливі кроки текстильного промислу. Несміливий, бо головний розмах текстильних закладів дає Московська промислова область. Це і є один з промислових монополів шкідливих для інших народів під совітами. Закавказі з погляду сусідів і великодержав хіба найбільш спірна територія під берлом Москви. Коли в 19-му році британські війська під командою генерала Форесті Окера обійняли панування над Кавказом, то перше, що вони зробили, це встановили свою опіку над Закавказем відділивши його від решти Кавказу лінію Кізил Бурук на березі Каспію під Дербентом і Баку. Потім закатали далі вдовж головного Кавказського хребта аж до Топсе на Чорному морі. Англійський генерал подав до відомості, що три проекти розв'язання Квесті Кавказі за Кавказія, утворення незалежних незв'язаних з собою Кавказських республік. Друге приєднання їх на федеративних е, правах до Федерації гірників Північного Кавказу. Третє, евентуальне прилучення до будучої царської Кацапі на автономічних підставах. Поза цими теоріями англійський експедиційний корпус обсадив нафтопровод Баку Батум. Місяць перед окупацією за Кавказі промовляв Еллен на зборах Ради нафтового тресту в Лондоні. Бритійські військові сили з'явилися на Кавказі. Ніколи ще історія Бритійських островів не давала нам такої сприятливої оказії для мирного поширення бритійського впливу і бритійської торговлі для створення другої Індії, аж може і другого Єгипту. Ця пісня, до речі, стала хітом. За цей час я вже не знаю. Кількість переглядів приблизилася до 90 тисяч, і ми зараз її висконаємо. Хто її бачив е, на Ютубі, може нам підспівувати. Ремінор, 4 такти, 4 четверті. Вагони повні москалів присвячуються Герою країни Роману Шукевичу. Поїхали! Вагони повні москалів свіда хромати дривав, і комуняцькі пси скавчали, як на гілляку їх саджав, синіють гори за самбором, і стрий так лагідно тече, а Рома наш бере гранату, і жодна падла не втече. Я вам не скажу за всю країну. Вся країна дуже й широка, але у Карпатах і на Волині пам'ятають рому вояка, але у Карпатах і на Волині пам'ятають рому вояка. Сумка Ксеня якось вранці з долини принесла наказ, сказала Ромі, що знають я так бачу перший раз. Сургуч зірвавши з пакету, і сумом Рома відповів. Ви дуже файна, як обеда, та треба пити ворогів. Я вам не скажу за всю країну, всю країну, вся країна дуже широка. Але у Карпатах і на Волині пам'ятаю героя вояка, але у Карпатах і на Волині, пам'ятаю героя вояка. again. Данкішон, Сенки Верімач. Дорогі друзі, повірте, нам дуже важлива ваша підтримка, ваші обласки. тому Вдержуючи для себе Баку і Закавказя, англійці одночасно посунули з Персії Іран, що була тоді цілком під бритійським впливом, і зайняли Чардурську долину і Бухару. Однак їм не повелося. Разом з ними відступили енергійніші елементи закавказьких народів, вірменські дашнаки, революціонери, можливо, підтримувані трестом Детердінга, азербайджанські мусовати. Підтримування Туреччини і грузинські аздеки сильно зв'язане з ліберальними кругами Парижа і Варшави. Закавказьке ГПУ швидко по осінню границь совітів взялося з запалом до ловлення і дискредитування цих революціонерів на терені Ірану Туреччини. Чекісти з Баку обсервували небагато, лише надкаспійський Іран, зате чекав в Тіфлісі, провадила майже автономічно від Москви роботи, мала своїх представників цілком незалежних в Царгороді, в Іраку і в цілому Ірані поза його південною частиною. Тифліс не тільки ліквідував закавказьких іммігрантів, до нього належало багато важніших справ. Передусім боротьба з Англією, також прокладання шляхів до експанзії на південь. Поза виклинуванням повстань серед найріжніших малазійських племен, може найцікавішим посулом за Кавказської ЧК були піднесення справи курдів. Курди, племена, які, як твердять німецькі дослідники, дуже подібні до нордійців, роздерти тепер між трьома державами Туреччиною, Іраком, Іраном і Совітами. Місця курського запаселення лежать якраз на шляхах експансії з боку Закавказі до Іраку. Праця Закавказького ОГПУ полягала на тому, щоб приготувати курдів до виступу проти Англії. У 27 році совєтський уряд мав навіть намір оголосити самостійною республікою. Малий кусень Курдістану, що є на совєтському терені. Цим мали большевики прихилити раз назавжди симпатію курдів до Москви. Лише страх перед ускладненням відносин з Іраном і Туреччиною змусив їх занехати цей проект. В цій хвилі існує лише нелегальний союз курдійських племен під совітським патронатом. Не перешкодилося англійцям просунутися з Іраку в бік Закавказі, закласти свою флотілію на Урмійському озері. Закавказі це брама до дуже важних теренів. Не згадуємо вже про нафтоденний Ірак. Річ йде про Іран. Це найважніший змін е, поміс з Надкаспію і Кавказу до вільних морських шляхів. Теперішній Іран без англійської опіки давно упав би. Його стара культура створює атмосферу спорохня вілості в кожній навіть наймодернішій реорганізації краю для молодих енергійних народів Чорноморського басейну, а в першій мірі для України з кавказцями. Дорога через Іран це єдина можлива дорога до Великої Будучини. Саме Чорне море це внутрішнє озеро для чорноморських народів. Саме лучбове удогіднення, що дає це море, є дуже важним чинником для 130-140 мільйонів людей що мешкають в його басейні. Однак Чорне море не дає безпосереднього виходу до відкритих морських доріг. Чорне море ще більше як Балтійське є замкненим морем. Морські шляхи з нього можуть бути перервані в кількох місцях і під впливом стількох політичних чинників, що трудно вважати їх за догідні. Дорога через Закавказів, Північний і Північний Іран аж до хвиль Перської затоки дуже важка. Зусиль на неї південь витратить не менше, як північ на організацію свого шляху до північних відкритих вод. Певна історична традиція, така розповсюджена на Кавказі в Середній Азії, а навіть в фольклорі від народів Чорноморського басейну традиція походів Олександра Великого може дати певну аналізію до посуву над Перську затоку. Головним же змістом цієї експансії через іранський поміст може бути тільки одно шукання природних доріг виходу для продуктивних сил України, Кавказу і інших чорноморських країв. Шлюз. 13. на напрямні європейської Кацапі. В попередніх розділах в перші частини дали минаря сил до середніх, що об'єднували землю Мордора. Пізніше в другій частині, на протязі кількох розділів, дали ми опіс хоч в загальних рисах сил від осередних. Для докладнішого уяскравлення справи поминули ми багато речей, що тільки ускладнювали би зрозуміння істоти речі. Так, наприклад, не розглядали ми так званого жидівського питання з його пропагандовим Біробіджаном і цілком пропагандовими Фрайдорфами для ріндорфами і Сталіндорфами. Так само не займалися ми, розглядаючи боротьбу боротьбу ідей ідеологією російської міграції, що своїм нехтуванням більшовицької доби значно помогла самим большевикам. При розгляді територій не займалися ми, може, в належний спосіб уральським промисловим районом і емансипацію башкірів. Так само не піддалими розглядові середнього Поволжя з його відними ще й досі контурами Казанського ханства. І Дель Урал з його історично московським правобережжям аж до Саратова, з його лівобережним спазматичним хліборобством. Не згадуємо ми ще про одну область нижнього Поволжя з гирлом Волги, що має всі дані, щоб бути одним із найважніших торговельних осередків між середньою Азією, Південною Україною і Уралом. Так само побічне було би обговорювання потужного завдання регуляції Волги. Це все лише подробиці в одній найважнішій справі ослабленню до осередних сил. Більше в ослабленні моральності цих сил лежить корінь справи. Для того, щоб порядкувати, треба мати моральне оправдання. Це моральне оправдання потрібне скрізь і до середних національних сил, і в концентрації промислу та доріг, і упрощення селянської політики. Не говоримо вже тут про найсвятішу святих кожної людини, її релігійне ісповідання. Натура людини є така, що вона в своїй масі піде на жертви, оскільки ці жертви її очам дадуть якусь поправу чи матеріальне, чи духовне життя і близьких і коли цього немає, то даремні всі пишні декоративні гасла, якби їх не відсвіжувано, і не відігрувано. Стараючись відійти якнайдалі від магії найріжніших закликів, спробуємо твереза вхопити саму біологічну істоту процесів на територіях, зайнятих царською, а тепер совітською Кацапією. В справі національним найважнішим э, буде постава півдня і півночі. На півночі ще перед половиною 17 століття великі князі Московські носили титул самодержця всієї Росії. Однак, як слушно заважує дослідник Салтиков, чи не носить італійський король титул короля Єрусалімського. Але чи це ж значить, що він панує над Єрусалімом, а його підвладні належить до Єрусалімської нації, так само ім'я Русь не доводить, що московські царі в 16-17 віках царювали над Руссю. Так як сказали б ми тепер, був тактичний засіб слова Руський не означало живої істоти краю народу, не було живим іменем нації, що утворилося в Москві. Московські люди так і називали себе московськими людьми а мешканців на Дніпрянщині називали Черкасами і мало відрізняли їх від поляків і навіть татарви. Культурним змістом московських людей була Азія і північних проявах. Культурним змістом людей полудня були середземні і західні впливи. Вперше в житті Богдана Хмельницьким слова нація українська означало нарід, який ще в 1611 році плюндрував цілу Московію з гетьманом Сагайдачним, нищив найбільшу релігійну святиню Москвинів Троїцька Сергіївську лавру. Кацапія це було певне примирення обох національних початків. Примирення це завдало важкий удар Москвинам, знищивши їм національне ісповідання та важко відгукнулося на українцях, скасувавши їх своєрідний устрій торговлю половині 19 століття провід цього штучного примирення. Як би забув, що значило слово Кацапі за часів Петра І, розпочався відворот. В цьому відвороті бачимо, як поволі вигибають живі носителі Кацапі, як зникає толерація і розпочинаються жорстокі війни між півднем і північю. Московський націоналізм звертає все більше очі до Азії. Український південь іде своїм шляхом, який провадить його над береги Чорного моря. Нема великої ідеї, що знову привела б до такого примирення. Нема на те об'єктивних політичних обставин. України не шарпуть від півдня тюрки і татари, а від заходу поляки. На Москву не натаскають від півночі шведи, їх союзники. Навпаки, найбільше знищила Україна новітнє примірення з Московією. З цього погляду можна трактувати романтичний сепаратизм українців минулого століття як перечуття страшних знищень. Не привело до добра це примирення з Московією, нечувана виснаженою ролею гнобителя величезної території. В сфері національної постало якби завершення кола південь і північ прийшли до того місця, від котрого починали, до взаємного відштовхування. До того відштовхування кличуть обидва народи свої власні економічні сили. Відно це вже в суперечності промислів півдні і півночі. Північні промислові осередки з Уралом і Москвою мали багато з Донбасом і Кривим Рогом від самого свого початку існування. В 1910 році промисловці півдня Дуже часто не українці розпочали справжній хрестоносний похід проти гноблення їх спеціальними тарифами і пільгами на користь північного промислу. Так само і залізнична мережа, що все ж мусить мати зв'язок з природними умовами своїх теренів. Уложилися дві системи. Останній офіційно совітський розподіл залізниць 40-го року розділив цілу мережу європейських совітів на дві засадничні половини центральну дирекцію разом з північно-західною, що відповідає півночі і південну разом з західною і Кавказською, що віддає півдневі, три інші дирекції за азійських совітів. Відповідає тих трьом колоніям Далекому Сходові, Сибирові і Центральній Азії. Коли подивимося тепер на фасади цих територій, тобто на головні порти вивозні вивозові то побачимо теж дві протилежні брами південну і північну. Головний контингент вивозу совітів. Більш ніж половина цього оберту йде через чотири великі порти. Кожен з них має оборот понад 4 мільйони тонн. Два з них є на півночі: це Лінінград і Мурманськ. Два другі лежать на півдні, це Одеси і Севастополь. Певно, окремішність між півднем і північно в їхніх колонізаційних руках ми бачили. Наслідки цього виразні вже тепер. Проекція Москові стає Урал і Сибір, проекція України Дон, Долішне Поволжя і Північний Кавказ. Дуже цікавими є також студії дослідників, так званих відхожими промислами, тобто сезонними виїздами на роботи. Українці поза власним промислом виїздили на роботу на південь і на південний схід. Москви не переважало на Заволжу. Чим штучніше звучать гасла одноодності Кацапі, а Сталін покинув уже навіть до недавна такі добрі гасла комунізму. Чим жорстокіше вик... виконана влада перепроваджує на ділі ці гасла, тим виразніше природні сили земель між білими і чорними морями. Єсть закономірність потужня і величня, що змушує північ і південь піти власними дорогами. Чим довше приглядаємося цьому історичному процесу, тим виразнішою стає нога правда. Напрямно на теренах європейської Кацапі може бути тільки одно цілковите відділення двох величезних державних організмів, ворожих собі духово і економічно виключаючих себе. Один і другий організм розвинули свій промисел. Один і другий мають вистачає число промислових робітників і запаси копалин. Селянство як одного, так і другого має свої цілком окремі культурні завдання. Терені їхньої експанзії цілком інші, цілком ріжні виходи до моря. Для добра людства, для порядку світу муйство не бути відділене. Такими словами закінчимо ми частину присвяченої європейської кацапії. Сили, що змагалися і змагаються на терені довший час, створили вже почуття певної закономірності і тривалості. Призначення тих земель окреслити далеко легше як призначення і будучину земель так званої азійської Кацапії. Там в Азії діють ще сили, які важко вловити і оцінити. Величезні терни дозрівають, розпадаються. Колонізація і міграційні рухи зміняють обличчя народів або стирають їх зовсім. Ну, легше це вхопити лінії наступу європейців і реакцію, що викликає вона на протязі останніх двох-трьох століть. Шлюз. 14. Озійська політика Мордору. Було б несправедливим твердити, що царська Кацапія не мала цілком своєї азійської політики, але треба признати, що дуже багато речей діялося в цій політиці непередбачених Кацапстаном. Джерел напрямних азійської політики Кацапі треба шукати вже в завоюваннях Московського царства 14-16 століть. Коли Московське Верхньоволзьке царство в 15 столітті підбиває Великоногородський центр, перебирає тим сам на себе великоногородську політику, ревалізацію з шведами над Балтією, і що для нас тут важніше, підбивання біармії. Біармія велика державна комів, вотяків з зирян. В басейні північної двини, печори горишньої ками лежали на шляхах Сибиру. В 1597 році закінчилось підбиття біармії. Тоді посування на Сибір було вже одним із основних постулятів московської політики. Це були зародки північного напряму азійської політики Сарату. Посування на південь прийшло пізніше, коли в половині 17 століття гетьман України запропонував унійну сполуку, проти цього була в Москві сильна опозиція. На чолі тої опозиції стояв тодішній канцлер Московії Ордін Нащокін родом із Пскова. Він не хотів посуватися далі на південь за Смоленськ і Казань. Щоб не роздроблювати сил, потрібних до боротьби до боротьби з Швецією. Лише з Петром І розпочинає Москва одночасно і боротьбу з шведами, боротьбу з Отоманською іімперією, за Чорне та Каспійське море. Боротьба ця вдалася лише части, частинно, особливо на півдні, але Петро перший зістав певний заповіт. Не говоримо про легенду, заповіт був в численних експедиціях дослідників, що їх посилав невтомний цар. З одного боку досліджував він через висла... висланників умовини плавби в північному льодовому океані аж до Берингового протоки. З другого боку пропосилав до узбеків, до хана Хіли, посольство з головною метою дивитися про найдогіднішу і найкоротшу путь з Каспійського моря до Індії. Далеко виразнішим був плян Павла І, що в 1800 році уклав з Наполеоном проект походу Кацапі Франції на Індію. Армія союзників мала йти не через туркменські і киргизькі пустелі, а через Ашхабад, Герат і Кандагар, край густо населення, що ними йшов колись ще Олександр Македонський. Не договоривши з Наполеоном, цар в 1801 році післав своїх донських козаків сам на Індію. По кількох тижнях нагла смерть царя завернула донське військо з дороги. Однак похід Павла І був винятком, а не правилом. Справа ціла політика Кацапі до половини 19 століття була завернена в бік Заходу. Микола І думав радше про підбиття Західної Європи і трактував свій край як передусім європейську державу. Ще ціла друга половина 19 століття була під знаком західності загальної полудневості, Балкани, Босфор, але завжди європейськості. Та однозначно стихійно пересувався центр ваги Касабської імперії на схід, рішав у цьому рух людності. Власне, тоді постала думка про велику Сибирську путь. В ідеї залізниці Москва Владивосток заложені всі напрямні північно-азійської політики Царату назовні вихвалено цю залізницю як символ економічної догідності. Товари, вислані морською дорогою через Суєцький канал, йшли 60-70 днів, а вислані Сибирську залізницю йшли вони 20-40 днів. Пасажирський рух був також, також, також дуже догідний. Російські товари на далекосхідних ринках мали далеко більші шанси. Говорено про культурне притягнення до Кацапії завдяки цій залізниці і так далі. і так далі. Головним, однак, значенням Сибирського путі було стратегічне приближення до Кацапі Сибіру, а особливо далекосхіднього краю. Здавалось тепер, що Владивосток, база Кацапі над Японським морем, матиме прекрасне запілля і диктуватиме заляканим далекосхідним державам Японії і Китаю. Дивною була думка геніального бурята Бадмаєва, який твердив, що Сибирський путь дасть далеко більше користи Кацапії, коли поверне безпосередньо з середнього Сибиру до густа населених провінцій Китаю. В китайських масах, твердий він, лежить будуща велесть Кацапії, а не на хвилях Тихого океану. Кацапська японська війна 1904 року показала що хвилі океану не були сприятливі для Кацапі, передусім виявилось те, що могло бути виразними перед війною. Перевозова здібність залізниці. Вогні цієї революції стужевавів би зв'язок азійських народів з Москвою. Тоді б лише настав час для блискучого зросту Це вітів, центра заднародних мас Азії. Два центри цих мас Індії і Китаю, проваджені Москвою, були б невичерпальними резервами для світової політики Москви. Тому так виразна є політика совітів перших кільканадцяти літ. Всі важніші дороги це політики в Азії провадили або до 500 мільйонів китайців, або до 350 мільйонів індусів. Політика монгольська, афганістанська, іранська то тільки етапи на тих шляхах. Для совітів є тільки дві напрямні політики в Азії китайська і індійська. Розглянемо китайську політику світів в Азії. Першим прагненням совітів було скомунізування цілого Китаю. Головне в середнім і південному Китаї в провінціях Хубей, Дзянсі і Фудзянь протягом кількох літ 26-32 існували безконечні чварі комуністичних комунізуючих відділів, міст, генералів і рад. Колосальні капітали вкладали совіти постачання фахівцями, зброю і вишкіл та однак ніколи комуністичні гасла не змогли об'єднати більш як 25-30 китайців. Та й об'єднання це ніколи не було тривале. Від 32-го року року комуністичний вплив має Маліт в південному Китаї. Від того часу обіймають вони інші терени, головне кілька західних провінцій, а поміч совітів приймає характер помочі антияпонським елементам. Советізуюча офензива в Китаї закінчилася програшем. На перше місце висовуються інші елементи китайської політики совітів, більш порідне з китайською політикою царату. Річ йде про розбір Китаю, зацікавлення совітів зверне на Дану Тула і зовнішню Монголію закінчилося втіленням тих країн. Цим завершено діло користовця. І в Тана Теанатула, і в зовнішній Монголії, як в Сіньцзяні, Тибеті і в інших західних провінціях Китаю. не китайські народи становлять більшість населення. Правдоподібно, дбаючи про національну дородність Китаю, пробують совіти взяти ці провінції під свою опіку. Треба вважати, що Сіньцзянь в роках 23-40 є вже цілковито окупований. Сусідами Сіньцзяни є з півдня Тібет і Цінхай, давня Тібетська Тібетська провінція зі сходу Ганьсю, Нінця і Суюян. Теперішній совіт розглядають вартість Західного Китаю. Передовсім як ринок, коли б там був впроваджений совєтський устрій, тоді повстали дуже догідні умови до господарчої експанзії Москви. Будова нових залізниць в Луб Азі стала б на рівні. з колективізацією одної з головних підстав наступу совітського промислу. Індійська політика совітів в Азії це наразі тільки політика в буферових державах перед Індією. В самій Індії впливи совітів незначні, інакше справа представляється в Ірані і Афганістані. Ах, шарабан мій! Американка у супроводі анархогурту грабля виконує внучата племінниця Нестора Івановича Ляля Звіздінська Махно, учасниця бойових дій на вулиці Грушевського. Ах, шарабани мій, моя тачаника я вольна птиця, я махновчанка, а шарабанами укритий пилом. Куди ж ти лізеш, свиняче мого класу дівчинка, я вольна птиця, я махновчанка, а шарабами моя тачанка, я вольна птиця, я махновчанка, побию я посуд, побию тарілки, копелю я квасу замість горілки, а моя тачанка, я вольна птиця мовчанка, ах, шарапан моя тачанка, я вольна птиця, я махновчанка. Перебачте, друзі. тіла, та нагла смерть мене скосила, ах, шарабан мій, моя тачанка, я анархістка, я махновчанка. shot. Афганістан від 21 го року незалежна держава, що не пережив європі... європеїзаційного струсу. Сильний ісламський клер мріє про всемусульманську державу. Праця совітських агентів полягає передусім на здобуванні левних привілеїв для світського летунства, на розогнюванні острімлінь місцевих патріотів, що прагнуть для своєї держави виходу до Індійського океану і на боротьбу з англійським впливами серед племен Афганістану. З боку військового Афганістан ставить непереможні труднощі для совітської армії. В Ірані совітська діяльність дуже оживлена. Централя акції совітів на півдні Ташкент тримає в своїх руках багато з ділянок суспільного економічного життя в Ірані. Ташкент, а обліч нього Баку і Тбілісі це осередки інтриг, шпіонажі та пропаганди в передній Азії. Згадаємо тут також і про найбагатшу країну світу, землі між Тигром та Єфратом. Від совітсько-турецької границі до Мосулю є лише 360 км пташиним летом. У всіх цих країнах експансія совітів переважно вже не прикривається комуністичними гаслами, лише й використовує для свого наступу пантуранські і пан паніслямські ідеї, вміло граючи на почуттях ненависті до західноєвропейських держав. Ці почуття можуть звернутися і проти самих совітів. Кожний, хто перебував тепер на Сході, не може не заварити зросту ненависті азіатів до чужих, до всіх чужинців взагалі. Більшовицька акція приспішила як фермент процес дозрівання азійських народів до гасла. Азія для азіатів. Шлюз. 15. Сибирська політика. Є два роди можливості політики тимчасовий і тривалий. Тимчасові існують сьогодні, існують завтра. А позавтра проваляться. Тимчасові відповідають тимчасовим силам, що сьогодні є, а завтра немає. Тимчасовим є те, що приходить з боку. Тимчасовим є те, що Сибір хоче зробити карним місцем. Тільки деякий час мало значення те, що Москва висилала на Сибір своїх злочинців. Перший раз це трапилося в 1592 році. Вислан тоді багатьох з міста Угліча, де забіти царевича Дмитра. При царі Михаїлі трапили до Сибиру прихильники претендентів на московський престол і перші 180 осіб українців запорожців. При царі Олексі пішли на задоволення з приводу фальшування держави мідяної монети. Пішли прихильники Стеньки Разіна. В Сибирі опинилось в 60-х роках 17 століття тисячі українських козаків і селян, незадоволених присоединенням України. Указом 1600, 1653 року замінена була кару на горло для злодіїв і розбійників засиланням на Сибір. І від того часу починається ісход політичних злочинців, яких було не менше як кримінальних. Гнали туди розкольників, запорожців, московських стрільців, шведських воєнополонених і польських конфедератів. Найжорстокіші були Сибірські тюрми. Звалися вони ями. Це ще з роді дерев'яного колодязя, де вгорі було одно віконце до кидання їжі. В такої ямі умер в 1608 році Василій Нікітіч Романих, прадинаста Кацепі. В такій ямі в Якутську страждали гетьмани, як многогрішний сидів апостоли розкольників Авакум і без кінця інших. Ще в 60-х роках 19 століття приковували в Сибіру жінок і мужчин на ланцюг на протязі 5 чи 10 літ. Чи дали ці 300 літ висилання в Сибір злочинців якісь тривалі наслідки? Ні. З обліком фахівців протягом цього часу на Сибір мільйон злочинців. Коштувало це державу коло мільярда рублів. Отже, на арештанта припадало дорожче, як отримання його в кацапській тюрмі. Однак це не побільшало не тільки добробуту, а навіть населення Сибіру. Три чверти з них ані не заклали свого власного господарства, ані взагалі не осіли по відбуттю кари. Господарчим життю краю засланці губилися у велетенських хвилях вільної колонізації. Що то є, як не тимчасові можливості політики? Йдуть вони від сил не Сибирських і не рахуються сибирськими силами. Тим часом Сибир то не є дикуни згроловані в дивачних малих князівствах. Сибираки це досить сильна порода людей, яка репрезентує характер і геополітичну відрубаність Сибіру. На цій відрубності і на цім характері спочивають тривалі підстави сибірської політики. Територія Сибіру має деяку скорость з європейською Кацапі, спеціально є півним, але вже ж і є окремо. Люди, що живуть в таким окремим фізичним організмом, повинні почувати солідарність між собою. Не потреба до того національних інтересів, вистачає спільний економічний і культурні прагнення. Великим чинником є тут клімат, який формує людську спільноту, клімат, як кажуть сибіряки. Це саме завзято, саме запеклий сепаратист і нічого не перешкодить йому всупереч обрусительним замахам шовіністів творити расу, в нім самім є окремішності. Тим часом контраст між кліматом Сибиру і європейської Кацапі є ще більший, ніж між кліматом європейської Кацапі і Західної Європи. Коли ж рослини підлягають впливам сибірського клімату, коли підлягають їм звірята, то підлягає їм і людська натура. Зміняється і характер тих людей, що приходять до Сибиру. Уже в підсвідомості Сибіряка існує переконання, що він живе не в батьківщині того народу, з якого вийшов. На тій батьківщині зісталася держава, література, політичне життя. Йому ж навіть не раз чистому Москвинові не вдається побороти собі бажання продовжити творчі праці свого племені, але не в старих формах, а в нових, що більше відповідають новій обстановці. Ствердження цього було виявом тільки моральної громадянської мужності. Нема нічого дивного, що з розвитком суспільного життя і розповсюдження освіти в Сибиру заявилося сибиряків сепаратистичної ідеї. Вони почали відокремлювати свої обов'язки супроти Сибірського населення від обов'язків супроти Кацапської держави. Зродився сепаратизм культурно економічний, врешті політичний. В 1864 році Петербурзький уряд відкрив існування сепаратистів в Омську, Томську, Красноярську, Іркутську знайдено дві рукопісні, рукопісні відози, що говорили про відділення Сибіру від Кацапії, і кінчалися закликом до збройного повстання. Одного відозву знайшли в Омську у козачого офіцера Федора Усова, другу відозву в Іркутську. Кільканадцять молодих людей заарештовано, перевезено до Омська. Слідча комісія розпочала досліджувати справу про злочинців, які мали намір замір відділити Сибір від Кацап і заснувати в ньому республіку на зразок північноамериканських держав. Як виявилось пізніше, відозву написав один іркутський купець, але головним вдохновителем був Микола Ядринцев. Це він, що в 60-х роках заклав в Петербурзі із молодих сибираків, що приїжджали туди вчитися в так званий Сибирський кружок. На його зборах обговорювали молоді революційно настроєні студенти, невільне становище Сибирусу проти Мордора, додаток про утворення незалежної Сибирської держави. На їхню думку мав тільки підкреслити категоричність економічних і суспільних домагань. В справі сибирських сепаратистів присуд був лагідний. Микола Ядринцев дістав 5 літ каторги. Решту ж погнали з Сибиру на заслання до Олонецької і Архангельської губернії. Вернувшись із каторги, Ядринцев не зламався. Правда, він заставив політичний сепаратив на боці. Головну увагу звернув на дослідження питань в ділянці взаємовідносин метрополії Кальонії. Він змагав до того, що патріотизм Кальонії став лише озброєним боротьби з егоїзмом кацапської метрополії. Як етнограф, Ядринцев пізнав Сибирські краї, потреби його населення. Одночасно він був зв'язаний з сильними сибирськими землястами, що виникали серед студентів Сибиряків Європейської Росії. Свої погляди на потреби Сибиру і розв'язання сибирських питань висловив Ядринцев в своїй книзі Сибир як колонія 1882 рік. Ця кількасот сторінкова книжка стала обґрунтуванням сибирського сепаратизму. Минуло 25 років. За той час повмирали ядринці його шляхотні товариші, бурят Пірожков, письменник Федоров Амулєвський і інші. Зате ідея сибірських кружків і самого Ядринцева дозріли. Передусім Сибірське суспільство почуло потребу незалежності. Сибір почув свою вартість. Світове життя посередкувалося на Заході. Кацапи була обернена до того заходу. На півночі оточував Сибір неприступний Північний океан. На півдні і сході здавалось на віки замкнені держави японців і китайців. Ліниві кацапські політики по-дворянськи з висока дивилися на селянський Сибир. На їх думку, місце тільки для заслання та відбування золота. Але японська кацапська війна змінила стан речей. Сибірські землі стали, сталися буфером між двома експанзіями. Коли ж той буфер має бути міцний, казали Сибірські обласники. То Сибир з найглухішого місця Кацапської імперії має змінитися на активний організм. Щоб покермувати Сибірську консолідацію, треба мати свою обласну думу, свій Сибірський парламент. В Томську був зорганізований Сибірський обласний союз, що мав приготувати матеріали і організаційні підстави до такого парламенту. В 1905-6 році сила Сибірська преса. Самоврядування і парламентарна репрезентація Сибиру в Петербурзі домагалася Сибирської обласної думи спільної для цілого Сибиру. Крім того, в автономічних теренах Сибиру для важніших племен Сибиру мали бути впроваджені окремі думи, як Алтайська дума, Киргизька чи Бурятська. Далекий схід Сибиру, як аванпост проти Японії, мав одержувати ще судолюбніші політичні інституції, як сам Сибир. Головні домагання сибирського суспільства складалися з 5-6 квестій першим питанням свого роду питанням честі було б трактування Сибирського терену як терену рівне право на Скацапі, а не карної колонії. Тим самим мало б бути скасовано всі засилання злочинців до Сибіру. Друге питання, таке важ, важ, важке для будучини Сибиру, це було питання керми. Сибир то край дрібних селянських власників. Там нема ані дворянства, ані інтелігенції. Довший час петербурзький уряд був проти вищих шкіл в Сибірі. Тим часом на вищих школах Кацапів вчилися сотка то й тисячі молодих сибіряків. Лише частина з них була членами Сибірських земляств і поверталася додому. Решті ж зіставалися по окінченню шкіл в Кацапі і тим самим гинула для свого краю. Правда, Кацапський уряд відкрив в Томську два факультету університету і повного політехніку. Цього було замало, щоб сконцентрувати духову творчість великого краю і витворити власну інтелігентну еліту. Третім чи найважнішим сибирським питанням було економічне підбиття Сибіру московським промислом і торгівлею. Кацапі боронилася передусім проти найбільшого визначного продукта сибирського експорту збіжжя якихось 300 кілометрів за межами Сибиру в Челябінську був влаштований так званий Челябінський тарифний, тарифний перелім. Це значило, що в Челябінську Сибірська збіжжя надана не раз дуже далеких місцевостей було трактоване як надане ново. Сибірська збіжжя тратила внаслідок цього всі пільги, які припадали йому з приводу далекого фрахтовості. Не оплачувалося продавати сибірське збіжжя як за дороге в європейській Кацапі, дешевше було перепровадити збіжжя з Сибиру через північну Кацапію до Архангельська і продати, скажімо, до Англії чи взагалі до Західної Європи. Меж іншим надавати сибірський хліб через Чорне море, що було б реч натуральнішою, теж не дозволяла кацапська залізнична тарифа скермована проти розвитку торгівлі в Україні. Скасування челябінського пролому допомогло би натуральному експортові збіжжя, а тим самим розвоєву хліборобства Сибиру. Сибираки протестували також проти пільг для кацавського промислу на території Сибиру. Ввожені до Сибиру продукти кацавського промислу було обложено високими залізничними фрахтами. Тим самим сибираки мусили дешево віддавати свій хліб, а дорого платити за ворови вироби промислу. Тим часом Сибир має дешеві шляхи до себе. Це могутні водні системи рік Оби і Єнесе. З Єрал Тихрек у Людовитому океані стеляться водні дороги далеко дешевші від залізничних кацапських аж до Західної Європи. Під час кацапсько-японської війни певні фірми з Гамбургу перевезли промислові товари в умовах Порто Франко. Лише при цих умовах могла розвинути розвинутися торгівля Сибиру з Західною Європою, взагалі з світом. Однак, не дивлячись на часті делегації Сибирського суспільства, касавський уряд не дозволяв ані на скасування челябинського тарифного перелому, ані на впровадження Порто Франко в гірлах Оби і Єнесея. Четверте питання це справа переселення до Сибиру. Сибир має свої земельні запаси, свій поземельний фонд, що не є. Такий дуже великий. Спочатку сибирські старожителі охоче в Італії хліборобів, які прибували до них із Кацапі. Хліборобство могло розвиватися при осадчих, що заорювали досі ще не зорані землі. Коли ці землі були вже зорані, і поділені, коли становився вже певний рівень наділів, тоді прибуття більшої кількості осадчих не було бажано. Тим часом уряд по аграрних розрахунках у Кацапі саме тоді почав підсичувати переселенчий рух до Сибиру. Втім, здавалося, Кацапом знайдуть вони розв'язку безземелля і безземельних селян. Однак не в інтересах Сибирського хлібородства було роздрібнення земельних наділок і брак всячих, всяких обмежень для потоку кацавських безземельників, що плив до Сибиру. П'яте питання торкалося долі так званих інородців Сибиру, тобто слов'янських продавніх тубільців Сибиру. Ці тубільці, ріжні Ороти, Чукчі, Юкагіри, Буряти, були нищені при підбиванні Сибиру. Пізніше осадчі Сибиру самі перемішалися з ними і дуже часто кровно споріднилися. Для сибіраків ці народи перестали бути чужими. Не страшні більше вже і з державного погляду були вони тільки певним мальовничим натуральним доповненням до Сибирського краєвіду. Однак уряд всіма правдами і неправдами нищив нещасливців, викликаючи в них часом відрухи розпачі. Сибираки не раз виступали в обороні права на життя для сибірських народців. Немаловажними є для сибіраків справи торговлі маслом, лісом і вугіллям. В 1881 році. Трьохсотліття походу Ярмака на Сибір постановила Єнісейська дума слідуюче. Наші перші конечні потреби це встановлення зенства е, э, прилюдних судів, свободу друка і слова, гарантія особистої маяткової нерушимості, вільної руки в переселенні, скасування висилку до Сибиру. Це була мінімальна програма Сибирського обласництва. Вона почала здійснюватися за 36 років, коли прийшла революція 17-го року. 16. Сибирська самостійність. Першим відрухом Сибирського суспільства по лютім 17-го року було спонтанно закладено земство по цілім Сибірі. Земство самоврядування села в ділянці економічній і культурній найбільше відповідали структурою е, Сибіру. Цей край не має багато міст. Все, що здорове в ньому було на селі. Міста були тільки бюрократичними осередками, де не де тільки повстали в містах інтелігентські і купецькі прошарки. Земства протиставили сибираки волею е, своїх партій большевістським совітам, що накидали їм агітатори з Москви. Большевики не мали успіху, як саме тепер признаються, перед 17-м роком не було серед сибиряків большевістських організацій. Одночасно з організацією земспори по російських селах почали організовуватися своє земство і тубільці. Алтайці зорганізували Алтайську гірську думу. Те саме зробили буряти, хакаси і інше. Всі ці земські організації віднала вимріяна десятками тисяч сибірської інтелігенції Сибірська обласна дума. Сибірську обласну думу творила передусім інтелігентська і селянська молодь, переважно есерівської течії, кооператори, вільні фахи і купецтва. З цих кол вийшло тимчасове правительство автономного Сибиру. Ці ідеалисти-народники не хотіли зривати відразу з кацапами. Вони були передусім суспільні, суспільники і культурники. Коріння їхнього сепаратизму треба шукати передовсім в романтичній і народницькій літературі 19 сторіччя, що Пушкін подивляв сибирського повістера Калашникова. Початок своєї сибирської літератури провад від повісті Миколи Польового, котрого сучасники сучасники Сибираки славили за те, що підніс прапор літературного повстання Сибіру. Повісті Щукіна Бобильова. Савіна і тому подібне створили рід літератури, що був в такому ж відношенні до Кацапської, як американська до бритійської. Прізвище Кущевського, Омулєвського, Наумова виповняють середину 19 століття літературного Сибиру. Вони глибше відмальовують соціальне тло, ніж їхні попередники. Вже перед самою війною 14-го року використовувалася так звана молода сибирська література, як Гребенщиков, Новосьолов. Шишков, Гольберг і інші. Це вже були сибірські патріоти, що знали, чого хочуть. Вся сибірська тодішня преса була в їхніх руках. Як один з них висловився, завданням сибирської літератури це шукання свого власного колективного я, своїх власних нанесених у власній душі переживання світогляду. Не менш важним переднім Сибирської самостійницької думки було також сибирське культурознавство. Сибір побуджував до досліджування. Там були старі культури уйгурського, китайського індотибетського походження. В Тано, Тувії, Алтаї, Прибалті, Прибайкалі скрізь було потужну систему дав... давних іригаційних каналів, руїни, надгробники і тому подібне. Шаманізм тубільців відігравав поважну роль. В середній Азії аж до Алтая плила мусульманська культура. З китайськими купцями приходив ламаїзм. Обидві культури не раз опановували простори, заселені осадчими з Кацапі. Врешті треба пригадати про старомосковську культуру розкольників, а також українське, навіть польське впливи. Самі батьки сибірського сепаратизму були переважно дослідники. Не диво, що один з перших кроків Сибирського уряду було заложення інституту досліджування Сибиру в Томську. Суспільний первень сепаратизму творили головне кооператори. Їхній світогляд має найліпше висловлює один з розділів знаної декларації з 19 червня 18 року, де сказано. Про потребу сприяння розвою творчих промислових сил формі кооперативної приватної ініціативи на те, щоб піднести продуктивність Сибиру. Четвертим важним чинником Сибирської державності було купецтво. Сибир займає винятково сприятливе становище серед торговельно ожилених теренів. Через Киргизію Сибир зв'язаний торговельно з Середньою Азією, через Тува і Ойротів з Монголією Північної. Звідки беруться ватники? Хто їх на світ рождає, що за лелеки їх носять, в якій капусті беруть, що за вампіри такі мозок у них висмоктують і в звільнене місце соруть? Чому вимирають панди, коали і білі ведмедики? Чому тільки ватники множаться? Хто їх пускає в тираж? Вітер мене не чує, море не розуміє, і лише з проваль по той біччя морок скрегоче Крим наш. Ах, Катюша, ти моя, Катя ватниця, полюбила Катя Путіна разврат. ясница Расцвели у ней в душе груши яблони За дедов да за победу водки я бани За дедов да за победу водки я бани я Катюша водку русскую паленую Полюбила человечика зеленого Полюбила человечка человечика А чего желать это боли, более нечего Деду Кати полицай был гнида блядская Катя любит полицая, Катя ватница Одержима ли, глупа ли, хитрожопа ли Катя флагу кропский топчет в Севастополе Ах, Катюша, ты моя, Катя ватница полюбила Катя Путина Развратница Расцвели у ней в душе Груши, яблони За дедов да за победу Водки я бани в Севастополе парад, Кате нравится Пей, Катюш, денатурат, хули пятница Потопчи, попрыгай желтого на синее За царя, за православие, за Россию, бля Кто ж тебе, родная, так поправил дышла? Не с тобой ли пели хором, как мы пришла? Не с тобой ли, не с тобой ли, моя родная? Ах ты, Катя моя, Катя толстомордая Ах, Катюша, ты моя, Катя ватница Полюбила Катя Счастья Путина разбралится Расцвели у ней в душе груши яблони За дедов да за победу водки я бани Ох серденько моє, біда бідовая Чи не стала в горлі пахлава медовая а чи правда, що тобі ночами сниться, як розп'ятих снігирей їдять синиці, ти не плач, рідненька, то іще не горе, коли раптом стане чорним, чорне море, не тривожся, не сумуй, моя хороша то тече у синє море кроворожа. Ах, Катюша, ти моя, Катя ватниця, полюбила Катя Путина развратница. Расцвели у ней в душе груши яблони, за дедов да за победу водки я бани. Блять, что себе придумали, сука, хохлы ебаные, блять! Мы вас нахуй всех заебашим, блять, тебе не матери! Катюшенька, боронь Боже, поводься, будь ласка, чемно. Я тебе ж дуже прошу, ти ж вихована дівчинка. Яка, блядь, нахуй выхована, блядь? Вы, сука, фашисты все, блядь! Вас всех нахуй заебашить Америку в радиоактивный пепел, блядь! Вас негры в жопу ебут! Катя, ну хто тобі тобі сказав таке? Ми боремося просто за свою землю, за свою волю. Ми боремося за свій народ. Какой народ? Какой нет народа? Нет народа, кроме советского! Советский Союз, колбаса 220, водка 360, блядь! Где они нахуй? Верните мне СССР, блядь! СССР це тюрма народів. СССР було 50 мільйонів своїх громадян. Хіба ти цього не знаєш? Блядь, а ваша хунта, которая, блядь, мальчика, сука, повесила, блядь! Что она с ним сделала? Распяли ребенка, блядь, на кресте, нахуй! ебануло. Ах, Катюша, ты моя, Катя ватница, Полюбила Катя Путина развратница. Расцвели у ней в душе груши яблони, За дедов да за победу водки я бани. За дедов да за победу водки я бани. пам'ятаємо. Манджурія і Японія сусіди з, з великим торговельним капіталом було не менш близькі сибирські купцям, як Кацапі, морські дороги. сполучували їх з Америкою і Західною Європою. Англія ще перед Великою війною більше купувала сибірського масла як кацепі. Одна, хоч Сибирська державність була органічна, вона не мала старих традицій, апаратура її йшла прийняв. Тим часом Сибирські совіти, що об'єднали частину робітництва і розпропагованих жовнірів фронтовиків в кінці 17-го року, все більше підпадали під вплив большевістської агітації. Врешті большевики, створивши своєрідний сибирський уряд центру Сибир. По кривавих сутичках розігнали Сибирську обласну думу в Томську. Однак перед своїм розгоном виділила вона себе в лютому 18-го року Раду міністрів тимчасового уряду Сибиру на чолі з Дербером. що Виїхав тоді ж до Харбіна шукати поміч в Альянтів. З діяльності тимчасового уряду цікава. Є декларація його з 29 червня 2018 року, де цей уряд оповіщає себе центральною владою Сибиру і звертається до держав світа з просьбою признати незалежне Сибиру. Однак сибирським патріотам самим було не легко утримати цю незалежність. Сибирські терени стали пляздармом боротьби большевизму і царизму. Єдиний дорогий ненавидили сибирських сепаратистів, ставлених ставлених Антан де Колчак розстрілював так само патріотів. Сибири, як і червоні війська. Все ж Сибірське селянство, основа життя в Сибиру було за своїми натуральними провідниками. Коли всі ще 21 го року селянство Західного Сибиру рушило із стихійною силою проти большевиків і очистило від червоних е, гарнизонів величезну територію між Тобольськом, Томським і Акмольська. З його території, е, з його лона постало власне правительство. Воно існувало кілька місяців серед дуже тяжких умовин. Як вияв найглибшого прагнення власної державності. Шлюз. 17. Сибирська совєтська політика. Основним завданням сибирської совєтської політики, як твердять большевистські теоретики, є розвій промислу Сибиру і інтенсифікація його сільського господарства. Вони мали завдання розв'язати питання централізації Сибиру і одночасно роздріблення його. Річ була також і в чим іншим. Річ була спочатку в тому, щоб усунути саме поняття одності Сибиру під назвою Сибір. виділене лише його частину, а власне Західний Сибир з Ом із Омском, Іркутськом і Красноярськом. Це так званий Сибревком Комський Сибір. Сибрівкомський Сибір. Столиця його від 21 року є Новомиколаївськ. Мешканці цього краю около 9 мільйонів. Це майже половина цього населення Сибіру. Край цей можна з більшим правом назвати Новоросією, як колись українські терни. Ну і зараз, на жаль, Північного Кавказу. Він має свій цілком європейський характер. Я ж до Красноярська або навіть до Іркутська коло Байкалу. Твоя властива Кацапська Америка, що лежить коло самої Кацапі і зв'язана залізниця з нею і Середньою Азією. На південь від цього краю лежать землі киргизів, алтайців і монголів. На схід лежать так званий далекосхідний край з Якутії і Бурято-Монгольською республікою. То вже не Сибір для большевиків. Так само не Сибиром для Уральська, для них Уральська область вздовж Обі і верхів'я з Челябинським і Тюменем і та Ішимом. Однак для людності Сибір починається в Челябинську. Уральської області і кінчається у Владивостоку над Японським морем. Ці терени заселити було для совітів важним завданням. В плянах їхніх п'ятиліток є масово переселення в Сибір з так званих перенаселених районів Союзу. На самий Західний Сибир мало б переселилося кілька мільйонів осіб не рахуючи далекосхідного краю, всіма правдами і неправдами. Кермують большевики на вузенькі путі Сибірських залізниць, примусових переселенців. Сподіваються вони, що кількість населення кого 39-го року буде кілька мільйонів більше, виросте мінімально з 9 мільйонів на 17 мільйонів. Тим часом там не сталося, як стверджують самі большевики, суперечить тому з'явищу так званої деколонізації. Що за засарати число поворотців осечок, що верталися через Челябинськ до Кацабі, було 27% у відношенні до числа всіх осадників. Тепер, як твердить Сибирська енциклопедія, Сибору ще недавно, що скінчився колосальний деколонізаційний процес і лишень за 26-27 рік. Да, він 29% поворотців за офіційною статистикою. Це так зване поворотничество не зменшується, а збільшується, помімо загострених адміністративних метод совєтського уряду. Переселенці до Сибиру це ті ж самі засланці. Тому деякі місця в Сибіру недавно заселені урядом дають тепер понад 50% качів. Там представляється популяційна політика совітів Сибіру. Тепер приходимо до засад найважнішої політики совітів в Сибіру політики земельної і землекористування, форми і методи земельної політики Сибиру, що за царських часів були інші, аніж в Кацапі, схематично беручи, характеризувала цю політику відсутність в Сибіру земельного великого власництва. Крім того, характеризувала Сибирське землеволодіння так зване кабінетське землеволодіння. Важним було також і сполучення землеволодіння з питаннями переселення та національного існування окремих народів і племен. Так, тим можна пояснити і характер сибірських землевласників, коли в Кацапі сотні тисяч селян, як на мільйони, підтримували себе работаю в помещических экономиях в Сибиру поза короткотривалим наймитством під час жнив і обсівання. Селянин не міг ніде найнятися. Не міг найнятися і в містах, бо сибирські міста і фабрики були дуже невеликі. Сибірське ловецтво і рибальство вимагає застосування від поколінь. Селянин мусив сам, не оглядаючись на нікого, будувати своє господарство в важким кліматі серед частих епідемій товару і людей. Виробився твердий власницький характер. Першою наукою большевикам було велетенське селянське повстання Сибиру, про котре ми згадували. Була це відповідь на проби зміни селянського устрою. Москва не любить повстань Сибиру. Воно знобило кілька повстань на Україні, заявив прилюдно один з комуністичних спеців від повстань. За це дістане це нагороду. Та технічно це легко перевести, тоді як опанувати повстання Сибиру річ нелегко. Тому большевики звернули увагу передусім на державні кабінетські землі. В кабінетських землях почали вони закладати совхози. Спеціально звернули увагу на Західний Сибир. За даними совітів, обіймали вони десяту частину засівної площі тої країни по кільканадцяти роках совєтської державності Сибіру. До Сибиряків землевласників підійшли московські теоретики з далека обережнішими домаганнями, як усе відомо. Зрештою, тут вони не могли опертися на бідацькому і наймицькому елементі, так, наприклад, щоб село перейшло на колективну господарку, мусила випасти за тим принаймні одну третю на при голосуванні. В тих умовинах Сибир посувався дуже поволі до колективізації. Тому, коли в Європейських Совітах скрізь вже були картки на хліб, на Сибіру можна було його легко дістати. Рішучий зворот перейшов у 29-му році, коли наступила доба так званої суцільної колективізації. Це зайшлося загальним зубожінням Сибиру. Однак безоглядні колективізатори з Кацапі зустріли опер серед комуністичної суспільності Сибиру. Не ну, дарма там навіть марксисти завжди були обласниками. Більшість провідників Сибірських Совітів заявили, що колгоспи і совгоспи не розв'яжуть справи занепаду постачання збіжжя, що це журавель в небі. Опозиція ствердила, що треба дбати про розвій взагалі продуктивних сил, про виховання хліборобів і здорова ініціативи, групу так званих кондратевців, кондратів Чаянов Сілдаєв створила науку Сибирську наукову Сибирську доктрину в земельній справі, що господарська Сибиру тоді розвинеться, коли шляхом кредиту, стабілізації землеволодіння і відповідальної культури перейдеться до високого товарного селянського господарства. Ніде, як в Сибиру, не повторювали так часто слів Троцького, що селянських плугів, селянських коней, хоч би і міцно об'єднаних не можна створити поважно сільської господарки, як із суми рибацьких човних не можна створити параплава. Повторювала і слова комуністичних знавців села, що когось без трактора це такий самий ідіотизм, як селянське господарство без плуга і коня. Однак рішаючим стали слова Сталіна. Звичайне зложення селянських снарядів в колоніях колгоспів дає такий ефект, що про нього навіть не мріють наші практики. 1930 рік був роком насильної колективізації. Знищилася хуторність Сибирського землеволодіння, постала анархія і значний спадок продукції. Ця практика колгоспового будівництва викликала опозиційний блок серцова ламінація. Цей блок пропонував стримати колективізацію на рік 31 як контрольний рік. Серцов домагався творення. Побудок до того, щоб реальний селянський людський матеріал йшов в колективізацію. Нема побуду побудок до праці у значної частини селян. Твердий він. Хоч формальна соціальна колективізація Сибиру провалиться далі, хоч опозиція була фізично знищена, відробність населення в тій території зробила своє. Сибир ще досі не сколективізований і, мабуть, не буде сколективізований. Почавши від Красноярська, а особливо Іркутська. Майже нема колгоспів, коли йдеться на схід від кордону Сибіру для малих народів і племен Сибиру, запроваджений більше артільний спосіб співпраці на землі з узглядненням їх національних прикмет для селян Сибираків постановлено форсувати перехід до системи травопілля, що вимагає проводження мішаного господарства і значним углядинам скотарство. На такій земельній політиці заважило передусім значення Сибиру як експортера в торгівлі. Перед війною 2014 року Сибир експортував передовсім харчово-смакові товари та ліс вугілля. На це припадала три четверті сибирського експорту, коли в 13-му році Кацепи такі скасували під натиском Сибираків Челябинську переломну тарифу. На перше місце експорту Сибиру висунулося збіжжя, на друге масло і м'ясо. Загальне живий товар. все йшло до Західної Європи як продукт кацапської колонії, передусім мало. Кацапія споживала сибирського масла не більше 10%, майже 9-15 західних країн Європи. Большевістська торговельна політика у відношенні до Сибиру на загал продовжує ту саму традицію використовування Сибиру як колоніального терену з трьох засадочок сибирських е, експортових вантажів, хліб, вугілля ліс продавали вони більшу частину за кордон. На закиди колоні... колоніальному визиску Сибиру відповідає Москва проектуванням одного з найдивніших промислових підприємств, так званого Кузбаса, досадочої змін економіки Совєтського Сибиру. Спочатку цей проект виглядав дуже скромно, бо як признавали самі большевистські фахівці, капіталовложення в Західній Сибір дає мало. Скажем, таке саме капіталовложення в центральній Чорноземі Чорноземної області трикратно рентовніше. Річ була в тому, щоб е, розбудову металургії на Уралі, так званий Великий Урал, посилити потоком кам'яного вугілля з Кузнецького басейну. Цей басейн що має колосальні резерви вугілля, не був ще розбудований. Отже, капітал мав бути вложений в розбудову Кузбасу. Урал давав би залізну руду і металургічні фабрики в Кузас, в Кузбас, а Кузбас вугілля. Обоє разом створили би Урала Кузнецький комбінат. Причина того дуже просто пояснював Сталін. Українська вугільна металургічна база вже нам не вистачає. Нова полягає на цьому, щоб розвиваючи ту базу надалі, негайно починати творити другу вугільно металургічну базу. Що базою має стати Урала Кузнецький комбінат. Однак в тім усім була певна. Подроби службового характеру, коли в Україні віддаль між покладами вугілля і заліза є коло 400 кілометрів то між Уральською рудою і Сибірським вугіллям віддаль є 2000 кілометрів. При такої віддалі рентовність цього комбінату є цілком неправдоподібна. Стільки треба будувати доцільних комунікацій, комунікаційних сіток. Оплатиться більше при Кузбасі заложити металургічну базу і зв'язані з нею галузі машинобудівництва, хімії і так інше. Практично справа Урала Кузбасу досі не розв'язана. Колись всі ми були руськими. І я теж був руським, і навіть більше того скажу, москалем, окупантом, що служив у загарбницькому контингенті радянських військ Німеччини. У нас е, були четверо хлопців: один з Ніжнього Тагіла, інший з Челябінська, ще один із Казані, а третій, здається, із Щити. І от коли закінчувався концерт, а я служив в ансамблі групи радянських військ Німеччини, ці хлопці брали і бігли по сусідніх німецьких будівлях і е, відрізали такими кусачками ціпки, якими було припасовано ровери, велосипеди, і пиздили їх в нескінченній кількості. Коли їх питали, навіщо то ви все робите, вони казали, щоб цим блядь, німцям, цим блядь, переможеній нації не жилося так солодко. І от уявіть собі, аж в 89-му році ми із моїм другом Шурою Бойком, Шура, привіт тобі, написали цю пісню, яка називається Руські піздять. Фантастично! Самі росіяни визнають, що з 50 мільярдів виділених на Сочинську олімпіаду десь приблизно третину було спишено. Так от цій ментальній звичці присвячується наступна пісня. Якось зранку на світанку зазирнув сусідній сад, там простий солдат Альоша пиздить стиглий виноград, я шаріючись, промовив Що ж ти робиш, руський брат? А він каже, надо, бо діди пошли снаряд. Русські піздять, руські піздять все подряд, самі піздять, а на інших говорять, руські піздять, а як не піздіть, бо їх завжди пошлють наряд. Лай-лай-ла-лай-лай-ла-ла-ла-ла-ла, лай-лай-ла-лай-лай-ла-ла-ла-ла-ла. Старший прапорщик на службі спиздив зброї самосвал, сам політом поділився, бо то його кришував, сам політ купив машину і радіє, що не вор п'яним ту машину розхуячив об забор. Руські піздять, руські піздять все подряд, самі піздять, а на інших говорять, руські піздять, а як не піздять, бо їх тогда пошлють наряд. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай Кремезний хлопець не торгує аби чим. Він врагам продав ракету і у Сочі строїть дім ту ракету запустили по російським літакам, а народу кажуть. Виноват во всем ислам Русские пиздят, русские пиздят все подряд Сами пиздят, а на інших говорять Русские пиздять, а як не пиздить Бо їх тогда пошит наряд лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай лай Русские а на інших говорять Русські піздять, а як не піздіть, бо їх тарга пошлють наряд І до скільки-небудь вартісного комбінату не дійшло. Збільшився тільки до деякої міри поток вугілля з Сибиру до Кацапі. Ще раз тільки підкреслюючи колоніальну залежність Сибіру від Москви. Взагалі найріжніші перспективні пляни, проекти і передбачення совєтських політика економів в Сибіру все більше тратять оригінально. Свої економічні політиці йдуть вони слідами чужинських, чужинських капіталістів. Особливо це видно в гірнічному промислі. Там прийняли вони методи англійських компаній в справі видобування золота і кольорових металів. З другого боку, норвезькі пароплавні товариства протягом 16-17 років, працюючи для Сибирської торговлі, дали совітам традицію північної морської путі через Північно-Людовитий океан. Зрештою, і досі на територію Сибіру під певною незначною контролю совітів працює японський і деякий західноєвропейський капітал. Образ Сибирської совєтської політики не був би повний, коли б не згадати національної політики на теренах Сибиру. Полягає вона передовсім на розбиттю самого поняття одності Сибиру і певного піклування окремим невеличкими народами, границі їхніх республік і автономних областей. Окресен так, щоб не цілий народ знаходився в границі своєї офіціальної батьківщини. Як це бачимо у бурятів, оротів і тому подібне. Деякі з них служать трамплиною для якоїсь галузі закордонної політики світів, як Танутуа до Монголії, Бірабіджан до Манджу Коу. Плюс. Будучина Сибіру. Сибір в остах європейців є синонімом натуральних багатств. Ці багатства на загал ще неповажно експлуатовані на тисячі квадратних кілометрів золотоносного терену експлуатовано досі не більше як 5 тисяч квадратних кілометрів. На запаси вугілля, які є більш чотирикратно від запасів вугілля Німеччини і Франції разом, видобування вугілля в сучасності є мінімальним. Ліси Сибирських теренів по своїй площі три рази більше від лісів е, ЗДА і майже три рази багатше від канадських. Тим часом навіть щорічна рабункове вирубання лісів не досягає 8% їхнього щорічного приросту. Найбільше ж багатство сибирської енергетики водна енергія ставить одну четверту всіх світових запасів водної енергії, перевищуючи запаси Канади чотирикратно і ЗДА майже двократно. З них не використано майже нічого. Зрештою, як змобілізувати ці багатства, що лежать облогам на безмежних тернах Сибиру. До того потрібно людей, сіть, лучби і капіталовложення. Розселення людей випадає в Сибіру менше, як дві людини на квадратний кілометр. Однак населення 12 мільйонів сибиряків губляться в просторах свого краю. Однак населення Сибиру своїх дев'яти десятих замешкує головно в західних центральних теренах, де густа населення відповідає приблизно густоті осередка Туркестану Узбецькій республіці. Тим самим є певні підстави до створення власного державного тіла. Не менш важним і сам характер Сибиряків, так добре схопленим дослідниками, почавши від Ядренцева. Сибираки це мішанці. Бастерди створила боротьба федеральних держав Старого Сибиру між собою, а пізніше натиск осадництва з Європи. Колоністи приходили переважно без жінок і брали за себе жінки-тубільців. В кінці створився тип Сибіряка чолдона, Тип це вузькооки з темною церою і волоссям. Широкі вилиці його Майсі багато спільного з тюрко-монгольським типом. Великий Сибирак Дмитро Менделеєв, що до 17 року життя не вмів говорити по-кацапськи, як він сам признається, є власне таким ушляхотненим типом Сибирака. На загал метисація Сибиру досягла такого розвою, що і ті 10% населення, які становлять інородці, не є чисті, дуже часто внаслідок розщеплення генів серед бурятів, чукчів і тому подібне родяться біляві північно-європейські типи. Характер Сибирака, як стверджують етнографи, значно різниця від характеру кацавського чи українського і від характеру сибирських народців. В Сибираках переважає обрахунок над почуттям, мають нахил до реалізму у всьому, що роблять. Міти, пісні звичі, принесені з над Волги чи Мурмана, забувається швидко. Кацевському патріотизму вони ніколи не мали. Не межує не тільки Середню Азію, але й Сибир до мусульманських е, середземноморських країв що матиме велике значення в будучині, об'єднане характером, економічними умовинами і геополітичним положенням. Сибіраки становить вартість самих себе для господарювання свого краю. Ну, створили вони ще відповідного капіталу. Капіталовложення Кацапі Сибіру є незначне в порівнянні з Уралом. Тільки певне сентиментальне пов'язання могло б ще сполучувати Сибір з Кацапією, але воно незначне. Сибирак уже з натури своєї, свого краю і інший. Рано чи пізно Сибір матиме. Коли не самостійність, то принаймні автономічний устрій типу Домініону. Претензії України. До теренів, де замешкує їх більшість, сірий та зелений клін не мають підстав. Субаром кермують міста. Тим часом там є не більше як кілька процентів українців. Найбільш українське місто в Сибіру Славгород має тільки 23%. Можливості існування Якоїсь держави зеленого кліну виключені. Найважнішим був би поворот українців на свої червоні землі при першій можливості. Їхня колонізація до Сибиру, що дуже свіжа, переселялися туди, вони почав десь в 90-х роках і не злилися безповоротно з місцевими збираками. Зрештою, становлять вони не більше як одну десяту населення Сибиру. Сибир для Сибіраків. Це гасло найреальніше, вона довше протяг часу. Пригадаємо слова великого Сибирака Дмитра Менделєєва. Я сам Сибирак з роду, пише він. І думаю навіть, що в будучині Сибір буде відігравати немало ролю в історії. Шус. 19. Далекосхідний край. Практично беручи Сибір як спільнота. Кінчається в Іркутську над Байкалом. За Байкаля Бурята Монгольська Республіка. Якутія. Приморя і Уссурійський край. Це вже інші геополітичні одиниці із власним призначенням. Країнці чи не найбільш рухома частина давньої кацепі? Називати їх можна картярським столом, при якому сидять дві речі Японія і Кацапії. А зближається третій грач держави Північної Америці. Зрештою, ЗДА вже брали участь в цій грі на території купивши натуральний поміст з далекосхідних країн до американського континенту Аляску, Тепер лише річний експорт з Аляски трикратно перевищує свої вартості колись заплачену за неї ціну. Зрештою, Красавський уряд мусив продати Аляску. Натиск Америки був дуже великий. Про це знають архіви Вашингтону і Петербургу. Чого варта Аляска, продаючи її в 1867 році, Кацапи твердили, що ескімоси ідеально надаються на підданих кацапського царя. До останнього часу здавалось, нібито і американці є тої ж думки, що не населення, а мінеральне багатство там найважніше. Браки уваги до Аляски пояснювали ще й тим, що між Аляскою і Сполученими Державами лежить Канадійська держава. Тим часом морські дороги лучби важкі, а взимку навіть небезпечні. Від 41-го року триває торги між Америкою і Канадою за перепровадження коритару з Америки через Канаду до Аляски. Одночасно виростає значення Аляски як військової бази. Аляска має статися другою військовою базою Америки на Тихому океані першою по значенню з Гавайськими островами. Забуваємо, що границі між Аляскою та азійською частиною становить проток берега. Наш протока берега не ширше як 75-90 кілометрів. Протока ця так не широка, що ще в 1900 році американський залізничний магнат Гарріман планував збудувати міст через неї і тим самим створити безпосереднє залізничне сполучення Вашингтон, Сан-Франциско, Аляска, Сибір, Москва. Вже тоді таке взаємне зближення дуже занепокоїло Петергоф. Тепер почали совіти в поспіху фортифікувати острів Святого Демеда в протосі Берега. А гармати їх скермовані в бік півострова князя Валі на Алясці. Одночасно фортифікують і американці Аліутські острови. Що є певною погрозою Японії. Америка свій час уже вживала свого натиску на Японію. Це було тоді, коли японські передові частини взяли аж до Камчатки з одного боку і Байкальського озера з другого боку. Японці з'явилися в Сибиру в 18 році під прапором допомоги біла Кацапа. Дивним дивом було. Кацапію репрезентували туди Чехословаки, але в 20-му році Чехословаки виходять з Сибиру. А японці зістаються. І в 1920 році купують навіть Північний Сахалін. Давне японське володіння. Викликається спеціальне незадоволення ЗДА. На конференції в Вашингтоні 21-22 року Америка із суголосом Британії змушує японців вицовкатися із Східного Сибиру і Північного Сахаліну. В жовтні 22 року покинув Владивосток останній японський жовнір. Америка не могла допустити, щоб у поєдинку Кацапі з Азією так несподівана швидка перемогла Азія. Зрештою, мала в цьому свої власні, може, територіальні цілі. Поєдинок Кацапі з Азії на цих тернах почався вже давно. Спочатку репрезентувала Азію Китайська імперія що за часів Катерини II китайський цисар, пробував уважати Кацапів за свій васальний край, пам'ятаючи про важкий для амбіції Кацапів мер у Нерчинську. 1689 року, який зупинив похід косавських осадників на далекий схід. Лише півтора століття пізніше з відкриттям гирла Амуру 1749 року починається наново натиск на Китайська держава вже значно слабо. Китайські влади дозволяють на прокладення Сибирської дороги через Манчжурію. Кацапські впливи в Монголії і Західному Китаю зростають. сука, понял, как поживаешь, пес паршивый Еле дышишь, мне не тонешь Хотел воевать, давай повоюем Хоть твоя страна давно развалюха Но в процессе войны прислушайся, Вова Украина поет окна Команду дашь, забрыщи слюной любого Вы все нас боитесь, и ты, сука, знаешь Но назад пути нет, запомни, Вова Забрался сосед, что твоих людей нет На прекрасной земле моей Украины И за сплошное вранье Запомни, сосед, твой дом превратимую в сплошную руину Саме планують навіть повне здобуття Кореї. Так триває аж до Кацапсько-японської війни 1904 року. Китайська держава є все в відступі. Та не відступають китайські маси. Придивна животність китайців здібність до розмноження працюєте з понад європейську міру. І надзвичайно терпеливість. Цю прикмети роблять китайця першорядним матеріалом до осадництва. Китайське осадництво це рух майже інстинктивний. Китаєць, як пише знавець, влазить мовчки, майже незаважений з одною. ватованою ковдрою. І матрасом на спині. На маленьк... Та маленьким вузликом в руці. Йдуть хитеці безперивним ланцюгом через Манчжурію і Монголію і обсідають Сибир, як саране. Майже не звертають на себе уваги. Зуміли китець вже протягом двох перших років Великої війни взяти свої руки ціле ремесло і торгівлю в містах Східного Сибіру. Від Іркутська до Тихого океану. Коли прийшов момент світізації Східного Сибиру, то совіти знайшли і внутрішній, і зовнішній товарооборот майже цілком з Китайщини. Боротьба з цим була для совітів не під силу. Досі навіть офіційна совітська статистика рахує що половина приватного торговельного оберту є в руках китайських купців. Китайці значно вплинули на розповсюдження ламаїзму і чистого буддизму в Сибиру. Як працівники і купці прибувають китайці в Сибир без жінок і беруть жінок з місцевої людності. Цей, Цією дорогою твориться ціле племена китайських бастардів у східній Тартарії. Коли китайці йдуть наперед, як живла, як стихія, то японці підбивають терени стосуючи висококваліфіковані методи, то зручною дипломатичною грою, то великим капіталом і промислом, то добре зорганізованою мілітарною силою. Битва під Сусімою в 1905 році Відчинила Японія брами не тільки в Кореї, але і у далекосхідний край. В 1910 році довершилася анексія Кореї. Японські капіталісти одночасно розпочали підбий Манджуков. Під час Великої війни 1916 році Кацапсько-японський договір дозволив японцям колонізувати Монголію, а навіть Сибир на тих самих підставах, як і кацапські осадчі. Одночасно саджуть японців південну Манчжурію. Але найважніші події для далекосхіднього краю прийшли в роках 18-23. У 18 році творить Японія в Харбині уряд Сибирсько-Азійської Республіки. Підпирає Єлокацапський кабінет, Ковпака, панмонгольські уряди, Сімйонова і інше. Самостійницький, Сибирський уряд в щиті, навіть деякі есерівські уряди. як Якутську обласну раду незалежно Якутії. Але найголовніше ну, не випускає зі своїх лап окупованих територій Східного Сибиру. Правда, ще японці мусили хвилево відійти з тих теренів. Але роки 18-23 показали їхню їхні наміри. Японці не хочуть мати совітів на схід від Байкалу. І взагалі не вірять у тривалість большевизму. Найбільше відповідає інтересам Японії створення держави із території на схід від Байкалу. І все це буферну державу творили би за Байкалія з половини населення цієї держави на більш вражені землі свого Сибіру. Якутія є найбільш золотоносною тереном Сибиру. Амурщина багата в рибу і вугілля. Поморя за Камчаткою, де перебагате риболовство і нафтоносний Сахалін. На цій величезній території припало б не більше, як 3-4 мільйони населення з дуже повільним приростом. Повільне зросту населення не відповідало би потребам японської торгівлі і промислу. Це дає мало поємний ринок. Однак треба припускати, що Забайкальська держава дуже швидко заселила, заселилась би. Обіч є великий резервуар людських мас для поселення. Манджугоу на його території вісім разів менше від території Східнього краю живе 27 мільйонів людностей. Зріст цієї людності є далеко швидший від зрісту Східного Сибіру. Коли там прибуло протягом 20 останніх років не більше як парасот тисяч, то в Манджугоу 20 мільйонів. Ці мільйон людей постачає Китай. Як треба буде, стихійна хвиля китайців залє терени на схід від Байкалу. Так виглядають можливості заміри азійського партнера в грі за багатство далекосхіднього краю. Які шанси Кацапи в краю, що його вони здобули в найсприятливіших умовах для себе в часах безсилля азійських патук? Перша ознака якоїсь спеціальної політики відношено до далекосхіднього краю показалася в половині 19 століття. Микола І відносився негативно до закладання морських баз над Японським і Охотським морем. Був навіть проти пошукувань в цьому напрямі. І хоч змінив кінці свою думку, але думка ця, як поступлять політики, поверталася світогляди деяких касавських дипломатів. Думка ця проста. Росія повинна змагати до континентальної політики в Азії. Морська колоніальна політика не для неї. Ідучи до здобування берегів Тихого океану, Кацапія тим самим ставала до конкуренційного змагання з панами цього океану в першу чергу з Англіоамерикою і Японією. Ціле існування Японії, ціла Буденчина її розвиток але на тому, щоб зробити моря, що її оточують своїми внутрішніми морями. В першій мірі Японське море, а пізніше китайське. Крім політичної конечності, має Японія чисто фізичні конечності. Японці це земноводний нарід. Відживляється майже виключно рибою. Від давна Чаклем риби для Японії було Охотське море з його велетенськими рибними промислами. Посідання рибних промислів це безпосереднє поставлене питання життя чи смерті населення Японії. Тим часом Кацапи, збудувавши велику Сибирську путь, з великим галасом вийшла на шлях закріплювання за собою не тільки берегів Охотського, але й Японського моря закладення водовостоку лише тоді набрало реального значення, загорозливо не тільки для Японії, але взагалі для цілого далекоазійського світу. Владивосток не дарма так звався спочатку. Не дарма видавався провісником натиску Кацапі. Самоположення його це набитий пістолет в серце японців. Певною ілюстрація може бути назва протоки між Владивостоком і Руським островом. Східний Босфор. Мало це була така ж клямра Кацапі на сході, як на заході. Інша клямра. Босфор Царгородський, певно, західний Босфор. Цесарського Кацапі пхала на ці береги не тільки пиха пану Вакню, але й бажання використати багатство в першій мірі золота далекосхідного краю. З одного боку були там, зрештою, дістаються і досі сотні тисяч квадратних кілометрів цілком недосліджених теренів. З другого боку, найгірша адміністрація Кукацапія коли-небудь запроваджувала в колоніях моральність адміністрації від е, початку була найнижча. Уже найбільший знавець Азії, українець Приживальський, називав цілий край над Амуром і взагалі весь Східний Сибір одною помийною ямою, куди виливається з цілою Кацапі, все найгідніше і найбідліше. Урядовці, що кермували цим краєм, потрапили подавати свідомо правдиві відомості про менша вартість азіатів, великі перспективи для кацапів. Тим самим забезпечували себе собі свої становища. Самопевненість Кацапі, що приступили до війни з Японією в 1904 році, мала підстави психіці і настали політичної думки Кацапів. Тим часом розгром Мордора в цій війні був повний, лише дипломатична зручність свіття і НАТО американської опінії під час миру в Портсмуті дозволив Кацапам на загал зберегти свій стан посідання в далеко східному краю. Однак стається найважніше з захопленням Кореї і південної частини Сахаліни Японія робить великий крок вперед до того, щоб обернути Японське море у своє внутрішнє море. Одночасно Японія скріплюється на континенті Азії. Вже мови немає про наступ Кацапі на Далекому Сході. Мордор відступає вже в своєму договорі з липня 16 року. Кацапі ділиться своїми впливами не тільки в далекосхідному краю, але й в Монголії та в цілім Сибиру. Ходить тут наразі тільки про впливи капіталу та міграційну політику. В кожному разі, коли дипломати обох країн обговорюють ці справи, молодь Кацапська виховується в дусі не пам'яті про політичну місію на Далекому Сході, а молодь японська в дусі натуральних границь Японії на Уралі. Роки упадку царату 1918-21 використали японці на пробу відділення Сибіру від Сибіру далекосхіднього краю. Тільки натиск Англії Америки змусив їх опустити цей край, але стратегічно вони вже над ним панують. Совєти безсил на Далекому Сході. Вони нічим не можуть противажити ваги Манджукоу і морських баз Японії. Правда, Владивосток ще не окуповано, але стратегічно можна в кожній хвилині трактувати його як окупований японцями. Так само і північний доступ до Японського моря, татарська протока є цілий час під контролем японців, морська база совітів. Ніколаєс на Амурі може в кожній хвилі попасти в руки жовтих британців обговорюючи шляхи з далекого сходу через Монголію, знайдемо і там незавидне стратегічне становище Кацапів. В 36 му році відбувається продаж так званого східньокитайського манджурської залізниці, яка більше виглядала на кпини, як на продаж. З днем продажа зник останній схід слід захватницької політики Кацапі на Далекому Сході. Японія шляхом інтенсивного залізничного будівництва, індустріалізація краю підготовляє собі в Манджукову пляцдар для захоплення Примор'я, Амурщині і Забайкалія, Монголії та деяких провінцій Китаю. Мостих матч, щоб створити собі суцільне запілля на випадок війни із Сполученими Державами Америки, яка є неминучою. Совити перейняли тяжку спадщину від царського уряду, бо боронити далекосхіднього краю вони мають інші методи. Чи же будучина совітського устрою лежить в совітізації Азії, як твердить Ленін, далекий схід має стати базою совітської пропаганди, створивши для успокоєння краю псевдодемократичну далекосхідню республіку на два роки. Геніальний стратегічний маневр Леніна вони ділять край на кілька провінцій, малозалежних від себе політично, як Якутська республіка, бурята монгольська республіка, властивий далекосхідний край з Приморем та Біробіджаном. В цей спосіб відкидають вони можливості повстання якогось далекосхідного самостійництва. Далі пробують вони збільшити кількість населення. До 37-го року мало прибути понад мільйон плянових переселенців, засланців. Зв'язують край відгалудженням своїх загальносовітських літунських ліній, дещо роблять для розбудування морських літунських баз на північних східних берегах цих просторів. Але найголовнішою речі для совітів є пропаганда, а найголовнішим терном пропаганди Китаю. Большевізування Китаю і скермування його проти Японії це була ціллю тої пропаганди. Делегат Китайської комуністичної партії на цьому конгресі Комінтерна Ван Мінь висловився твердими словами. Боротьба китайського народу повинна бути цілком скермована проти смертельного ворога Китаю, проти японських завойовників. 25-го року засновано в Москві Чуншуанський університет. Університет підготовляє совітських агентів для Китаю. Там викладають загальнополітичні науки, підготовляють військова і революційна. Крім того, є ще друга вища установа для вишколу підпільників комуністів Китаю, взагалі в азійських країнах. Східний інститут на чолі з Сталіном. Ці дві установи належать до більших існуючи менші кілька інститутів для вишколу агентів комунізму, робота Комінтерну закордонного відділу ГПУ. Є тотожні на теренах Далекого Сходу. Так, наприклад, Владивостокське ГПУ провадить ту саму в районі Харбіна в Манджурі, що і Харбінський відділ Комінтерну. Натурально співпрацює з обома цими установами і військові органи далекосхідних військ. Розкладова праця совітів Манджукоу була тільки частиною такої ж праці в Китаї. Основну роботу в Китаї провадив спочатку Бородін Грузенберг, номінально головний дорадник кантонського національного уряду на чолі з Сун Ят Сеном. У 24 році прибуває ще й Блюхер Галін з 300 совєтськими генштабовцями с запасом воєнного матеріалу, літаками, артиллерией і тому подібне. На острові Вампу організує Блюхер військову революційну школу для китайських революціонерів. Два роки праці академії підготували відповідний кадр на чолі з Джан Кайші. Повстає совєтська китайська армія, успіх супровадить цієї армії. Війська Блюхера і Чан Кайші беруть фортецю Чан, дев'ять багатих провінцій і 150 мільйонами населення. Чан Кайши посувається в бік Шанхая. Здавалося, мрії Москви здійснюються. Тим часом в останній хвилині Чан Кайши оповістив себе націоналістом і наказав усунути з Китаю Блюхера і Бородина разом з цілою групою Кацапів. Уже в роках 26-27 було ясно, що комінтерни взагалі совєтська політика в Китаї скрахувала. Коштував це совітів велетенські гроші, викликали великі ферменти в самій комуністичній партії. Тоді головну свою увагу звернули совіти на Манджукову. Там була можливість законспірувати політичну працю в персоналі східно-китайської залізниці, що формально ще належало до совітів. Там і були зав'язані сіті торговельних дипломатичних організацій, воєнних відділів резидентур, ГПУ, інформаторів, пропагандистів, терористів і тому подібне. У 29 році північна манджурська компартія нараховувала 40 ядро з досвідчених комуністів, що обслуговувало мільйон робітників східного Китаю. Для роботи партії ця річна діставала поважну квоту 5 тисяч 5 мільйонів золотих рублів. Харбін був центром цієї партії, як і середок так званих бойових дружин з відділами, контрольними оперативної політичної розвідки. Японська розвідна служба вже в кінці 29-го року розгромила ці організації. А в 32-му році комуністична робота в Манджурі була остаточно зліквідована японцями. Не раз дивлячись на ліквідацію совєтських пля... пляцівок, у Манджурі військові частини ГПУ приходили манджурська совітську границю. Так, в вересні 29-го року кіннота ГПУ перейшла річку Аргунь і в районі трьохрічна трьохріччя прирізала коло 150 осіб. Ці і подібні випадки не змінюють стану речей, що єдина зброя якою розпоряджає совіт в обороні далекосхідних теренів, пропаганда большевізму завела. Шлюз 20 шляхи через Монголію і Сіньцзянь. Покорення Сибира на півночі йшло легко. Більше перешкоджали сили природи, як люди. Зате покорювання Південного Сибиру було важче, там сиділи войовничі племена. Спеціально монголи належали до тих твердих племен. Батьківщина монголів була Халха, тобто Північна Монголія і столиця Улан-Батор – Урга. Власне, звідти вирушив на білому коні Джин Гісхан, провадуючи свої ордени підбій світу. Можна сподіватися, що монголи знову вирушать на підбій Азії Європи, самін Монгольській Народної Республіці. Північна або зовнішня Монголія зістала цих не більше як 3 4 мільйони, та, та й то міцно з'їжджених сіфілісом і алкоголізмом. Споріднений з монгольською, бурят Монгольської республіки. Було ще коло 300 тисяч бурят-монголів чи бурятів, та в історично зв'язаний з Монголією Тано Туві 60 тисяч алтайців. Крім того, коло 50 тисяч монголів і бурятів живе в Совітському Сибиру, не втілені до своїх державок. Приблизно взявши, живе під совітською опікою. Коло півтора мільйона монголів, а приблизно 2,5-3 мільйони перебуває у внутрішній Монголії, становлячи там третину населення. Цим невеличким племенем віддавна вже цікавилися китайці в Манджурії. Це сила політика їх протягом 300 літ була скермована те, щоб роздроблювати монголів. З другого боку, приблизно в цім же часі кацарська адміністрація Сибиру, як звичайно, з допомогою злочинних елементів нищила їх фізичною силою, алкоголем і недугами. Однак монголі, обіч ще двох народів, киргізи якут виявили велику животність в цьому поході. Витворена в тій боротьбі монголо бурятська інтелігенція мала виразний сепаратистичний світогляд. Лямаїзм тільки допомагав їй, успішно протиставляючись православі. Зрештою, культ Джингісхана мав свої політичні наслідки. В 1907-1911 роках на всіх територіях, де живуть монголи, від південної Манджурії аж до Сіньцзяна почали вибухати повстання. Серед монголів виявилися спеціальні спеціалісти військовищі, які тільки давали раду військам. Юань Шикай, але й мала спеціальну здібність до вишукування і нищення японських землемірів і взагалі японців. Самостійницький рух монголів зліквідувала сама Кацапя, коли монголи панували цілу свою етнографічну територію. Тоді Кацапя розтягнула свій протекторат на зовнішню Монголію. Китайці дістали більшість внутрішньої Монголії, японці північну частину внутрішньої Монголії. Фактично ж і в зовнішній, і внутрішній Монголії, а навіть в Танутуві були китайські резиденти, китайські залоги. Винищили ці залоги, на основу північну Монголію, людина випадково барон Унгерн фон Штернберг. Потяг до азійської екзотики, містицизм мішався в нього з пристрастю до воєнного ремесла. Унгерн повірив, що дух Джингісхана вселився в нього і пхав до боротьби з большевістською революцією. Створивши чотирьох кацапів і двох тисяч зісів азійську конну дивізію, він попровадив її на 15-тисячну залогу Улан-Батору, що складалася з китайців. І ця скара справа скінчилася успішно, проголошуючи одність монгольських племен у 20-му році. Білий барон очищував обі Монголії від китайських військ і під час того очищування загинув у 21 му році. Своєю діяльності підготовив він установлення одності Монголії. В березні 21 го року в Кяхті з'їхалися монгольські і бурятські націоналісти і по довших нарадах прийняли орієнтацію на Червону Москву. Такий був початок Монгольської Народної Республіки. Одночасно це був кінець, яких мрій про Велику Монголію, що сягала від від гір Тяньшань до Джунгарі і від гір Саяну до Китайського муру та Великого Хінгану. Ані барон Унгер, ані бурят, отаман Сім'йонов, що заснував був у 18-му році бурятську дивізію, не мають своїх наслідків. Совіти, заопікувавшися поквапно Монгольська Народна Республіка і забувши про резонін, що робив кацапам і Отаман Сім'йонов, і населення Туна Тану Туви в 18-му році зайнялися приятельським народом. Совєтське військо стаціонувало офіційно в Монгольській Народній Республіці до 25-го року, заставивши там тільки інструкторів. Одночасно совіти дбають про Монголію і стараються, щоб монголи не були занадто сильні. Монголія територіально не може збільшитися. Ще в 12-му році домагалися монголи прилучення та нутуви. Урянхайського краю. Однак тепер та Тувинська Народна Республіка взята під спеціальну опіку її виграють проти справжніх монголів ласкою. Так як на іншому місці виграють таджиків проти узбеків і тому подібне. Зате всередині Монголії вони приготовляють край на рід до активної будучини. Під впливом большевизму зміняється характер монголів лінивий апатичний, на який скажеться ще Приживальський, пропа. Проповіді безбожництва заламали лямаїзм, релігію, що криє в собі зародки безмежної пасивності. Число лямів зменшилось, зменшилось. У 24 році було їх 113 е, тисяч, а 8 літ пізніше тільки 82 тисячі. Зникли численні шляхоцькі монгольські роди. Ціла верхівка Монголії виемігрувала до місцевості внутрішньої Монголії, окупованих японцями, де, можливо, ще чекає на свій реванш. Добробут краю піднісся завдяки ріжним пільгам в торгівлі і скотарстві. Сучасний монгольський чабан живе ліпше, як пересічний кацапський селянин. Особливу увагу звернули совіти на розбудову монгольських доріг. Монгольська Народна Республіка не має залізниці. Можливо, ще з щити до Улан-Батор розбудують залізницю, бо там і найбільший товарообмін. Однак найважніше дорога Монголії це шоси, побудовані совітськими спеціалістами. Самоходний рух значно розвинувся вже в 1931 році. Четвертина товарів була. Перевожена автомобілями. Автомобілі сполучують головні осередки в Монголії. І вони сполучують Монголію з Калганом коло Пекіна. Дорога Уланбатор Калган дає совітам безпосередній доступ до Китаю з усіма його важнішими осередками. Тому, власне, в 30-х роках прилучили японці провінцію Чахар, через яку проходять всі важніші каравані дороги в напрямі на Калган і взагалі Китай Манджукову. Тим самим перетяли вони найдогіднішу лучбу між Москвою і осередками Китаю. Цьому прилученню спробували совіти протиставити створення місцевих китайських комуністичних республік, але ці проби завели. В 36 му році Японія спробувала просунутися вздовж караванних доріг між Чахаром і Сирійською Монголією в сторону Еменар. Річ ішла про мілітарні можливості для Японії в цьому напрямі. Тоді лише вияснилося властиве значення совітської акції в Монгольській Народної Республіки. Часті досить поважні граничні битви при участі десятки літаків виявили високу вартість совітської Монголія військової бази. Одночасно устами Сталіна совіти оголосили, що будуть боронити свої Монголії, не відступаючи перед війною. Японії зосталась тільки одна дорога до експансії на захід через провінцію Су-Юань, Нінця аж до границь китайського Туркестану або Сіньцзяну. Там на тих границях коло оази Хамі проход продавня шовкова путь. Найбільше зна, зна, знане сполучення Китаю з західними країнами. Розглядаючи опанування совітами Сіньцзяну і взагалі умовини політичного життя в околицях обох Монголії пустилі Гобі, що творить осередок обговорюваних тут країн. Маємо на увазі характер населення цих країн. Це не характер сибирських сел де немає ані швидкого сполучення, ні відчуття спильності, терену, як це дуже часто траплялося, отримавши цікаву новину. Монгол, Тохар чи інший кочовник сідає на коня і мчить до сусідів. Іноді за десятки кілометрів щоб поділитися вісткою, порадитися з ними. і відточену танку, визнаєш еталоном краси, чи не бачиш нічого, що питаєш у мене назви, від якої вологи облажніли твої рукави. Не вичитуй з книг стежки, що в період осінніх дощів і в сановників трішки, намокали краї рукавів і в рибалок з осіми, поетичного острова теж не бували сухими, рукави полотняних одежд метал, що вмочив імператор, коли квіти під снігом шукав, запитай у поетів, і в натхненні з рум'янцем гульвіз, і в сп'янінні бенкетів, рукави їх вологі і цвіт. що в них в дорозі завжди питається другого про новини і подає, що сам знає. Звичка це виробилася у номадів Середньої Азії ще в придавних часах, коли бочислі племена і орди ворогували між собою без упину. Тоді своєчасне повідомлення про події було одним із найголовніших засобів самооборони. Історія Сіньцзяна від найдавніших часів дає образ швидких пересувань, нападів і воєн. Край це положений через трьох культурних вогнищ. Китаю, Іран і Індії прийняв у себе ріжнородні культурні течії, не виключаючи її галанізму, турфан. Цілі народи змінялися в Туркестані, не тільки влади, були чисті арійці, тохари. Зосталися осіли гури, тюрки, качують в степах киргизи і монголи. Коло гірських джерел хліборобствують китайці. Основними групами теперішнього Сіньцзяна є панівна верста китайців, не більше як 10% на 3 мільйонів населення. Неспокійна фідалістична група дунганів, джунгарських мусульман, їх найбільша група населення тюрки, переважно оселені в південній частині краю. Боротьба між цими трьома групами становить зміст історії останніх десятиліть у Сіньцзяні. Геополітичне значення цієї країни з двома перебагатими урожайними долинами значилося в 2014 році. Тоді Тибет, зістаючись формально під китайською владою, стався фактично передовим бастіоном британської середньоазійської політики. Так само Монголія, формально ще китайська, підпала під опіку. Кацапської імперії. Між цими двома базами англійської і кацапської політики опинився Сіньцзянь як невтральний терен під владою Китаю. Однак ця багата земля, трикратно більше від Франції, могла тільки деякий час оставатися нейтральною. Через неї йдуть вдогідне путі до Західного Китаю. Населення її є певним ринком, і тут досить поємним. Одночасно, на думку совітських фаховців, сінзянські терни цілком надаються на просторі культури бавовняка. В 31-му році повстання в Оазі Гамі розпочалися повні несподіваними перепиті воєнні події в Сіньцзяні, що тривало до року 33 включно. Совіти зручно використали помилки китайського провінціального уряду, соціального розслоєння з тюрків і фактично безвиглядність Дунгайського повстання вони виторгували спочатку багато привілеїв і пільг від китайців в кінці в грудні 33 року. Перебрані червоноармейці перейшли коло Чугучаку і Кульджі кордону Сіньцзяня. Мусульмани повстанці носителі англіфільських зглядно ніпонефільських ідей були остаточно розбиті. Брат провідника повстанців з Світлом Понішаха дістав під свою владу невеличка пасма південного Сіньцзяна з містом Яркентом. Це була решта колись такої великої індустріальної зони між двома сферами впливів російською і бритійською. Решта Сіньцзяна підпала під совєтський вплив. Так як і в Монголії, в Сіньцзяні нема совєтської армії. Працюють там лише інструктори, дорадники, техніки і тому подібне. Тобто цілком завмерла торговля Сіньцзяну з Китаєм і все менше англійсько-індійських товарів йде через південний Сіньцзянь. Все залили совєтські товари в 1933-1932 році аж 28% силового вивозу світів іде до Сіньцзяну. В роках 39 Сираком втратила своє значення останнє нейтральне пасмо з Яркендом в південному сінзяні. Між індійсько-бритійською границею і совєтськими межами в цьому місці немає, не існує більше нейтральних зон. Шлюз. 21. Панування киргизів. Киргизи, киргизька саки, казаки. Це найтвердіший і найчисленніший народ, що їх зустріла Кацапі в своєму поході до Азії. 36 з 6 мільйонів киргизів, дві третіх перебуває в межах Казахської Совєтської Республіки. Республіка ця це 3000 кілометрів квадратного простору, який лежить між Ліборобським і Західним Сибиром, рудами Уралу, Бововняковим Туркестану і шляхами до Сіньцзяну на захід Китаю. Нічого не розквіт економічний Повстав би тоді, коли між цими територіями були спільні межі, волотенський простір Киргизії. Щоб зблизити сусідів Киргизії, щоб опанувати її територію, треба якось перетравити самих киргизів. На цьому полягала кацапська киргизька політика. Питання, що його собі ставила царська кацапи, було чи винищити киргизів як очовників і заселити киргизькі землі хліборобами. Чогось Соломицьких їздив на релі. Кацапія вибрала перше, рахуючи з киргизами, заселяли їхній край. Покорення киргизів тривало 60 років від смерті Катерини II в 1796 році аж до кінця Кримської війни. На відвічно вольних землях кочовників повставали Кацапські фортеці пішли наукові експедиції. В 1868 році дослідник України Федченка втерся навіть на помирі дах світа. Ці поміри, що по-киргизьки значить полонини, узнавали киргизи завжди за найбільш таємне місце своїх кочувань. Царський уряд в Кавкороці розпочинає будову воєнних ліній, аванпостів воєнно організації, дослідники переселення на чолі із знаним українським соціологом Щербини, з доручення царського уряду в початку 900-х років виробили вже плян цивільної колонізації Киргизії як наслідок цих дослідних експедицій. Киргизія протягом 20 років аж до 15-го року втирають 18 мільйонів а, землі. В цьому часі прийшло до Киргизії мільйон 100 тисяч переселенців. Одночасна ідея заснування гірсько-промислових підприємств киргизьких степах. Там є вуголь, англійський і кацавський капітал. На випередки будують копальні, напливають робітники, але киргизи твердо навіть, хоч властива навіть не на рим значення європейська. До 15 віку це киргизька есаки разом з іншими тюрками і монголами входило до загальна племенова Союзу Джучі. Пізніше киргизи створили свій власний національний союз племен, родів і народів. Протягом 500 років зорганізовані були вони в три орди, так само і з тими ж звичаями, з якими ходили вони в 13 віці з Джингісханом, а в 14 віці з Тамерляном. Чи з Тимуром зустріли вони кацапську колонізацію і адміністрацію. Перше велике повстання Киргізської Саки було в початках 70-х років. Воно тривало три роки. Останнє повстання не менш жорстоке зорганізовано вибухнуло в 16-му році. Касавські карні дивізії поступали по думці Скобелєва. Розплатимося з нащадками Джингіза і Бати в самім гнізді кочової сили за Калку, за Київ, за Москву. Киргизька мораль до останньої хвилі існування Сарату не була заломлена. Родові звичаї традиції зоставалися цілі, не бракувала і поноса. Липше було бути чебанам в своєму роді, як царем в чужому. Киргізьке прислів'я. В 17-19 роках твориться націоналістичне правительство Киргізії Алаш Орда сформована зусиллями киргизької аристократії, купецтва інтелігенції. Цікаво, що не тільки киргизи підтримували його, а кацавські поселення по воєнних лініях так підлягли киргизькій степовій культурі, що виступали разом з киргізами зброю проти централістичного наступу Москви. Лише свіжі поселенці, головного українця так званого Сірва Клину, виступали проти самостійності киргізів. Для утворення своєї власної держави киргізи були тепер за слабі. На 6 мільйонів їхньої нації тільки 3,5 мільйони живе в Киргізії. Кілька десят тисяч їх живе Росіна від Астрахані до Іркутська. Решта ж в великому числі заселили простори Сіньцзяну, Китаю, Афганістану. Совіти забралися інакше до панування Киргізії. По деяких пробах вони відмовилися від політики винищування киргізів а досить успішний спосіб пробують вони осаджувати киргізькі касаки по сирійській термінології казаків на релігії. Киргизька совєтська політика є далеко гнучкіша і досконаліша від царської політики в Киргізі. Москва, створивши Республіку Казахстан загалом Кіркрай На центр дала місто Оренбург, що лежить поза етнографічною територією Киргізії. По п'яти роках столицю перенесено до етнографічного центру, до міста Кзил Орди, Перовськ. Врешті, в 29-му році на столиці визначено місто Алма-Ату, місто Яблок. Місце це лежить за ледве кількадесять кілометрів. Від границі Синдзяну. Цим вказана геополітична призначення Киргизії. Совітам залежить, щоб неспокійні елементи Казахстану йшли по лінії експансії Москви до Сіньцзяну, так як і в аналогічному випадку експанзії монголів до Західного Китаю. Але не залежить їм на національному зміцненню киргизів, історично беручи, володіли киргизи колись цілим Туркестаном аж до Ірану і Афганістану. Тепер навіть у самої Киргизі виділили совіти Каракалпакію, а обіч Казахстану викроїли окремий Киргизстан що все ж перед Богом і Джингісханом є без сумніву заселені тою самою кров'ю. Головне ж своє завдання приземлення кочівників. Совіти виконують добре. Перше, про що їм ходить, це зміна релігії киргізів. Мусульманство було швидко покорено, як твердить знавець. Киргізи були мусульманами тільки з імені. Друге скасування родового устрою де важче. Бо ж ще недавно Киргіз уважався відступником, коли не знав імен сьомі своїх прадедів. Тут впливають совіти, систематично нищачи численну шляхту, баїв Киргізії. Це нищення все ще не закінчено. Далеко ширше провадиться справа обмеження кочівництва. Кочування киргізів було зв'язане завжди більше з традицією, як з дійсною потребою. Донедавна навіть хліборобство не робила киргізів осілими. Вони кочували коло своїх нив, ланів, аж поки збіжжя достигало. По жнивах і обмолоті закупували частину зерна, а зрештою кочували далі. Шляхами обмежень встановили совіт норму 30 км в обидва боки для кочівників, ставлячи правні перешкоди тим, які хотіли б кочувати поза цю норму. Треба рахувати, що на 490 тисяч кочівників кочових господарств е, Казахстан найбільш десятої частини переходить цю норму, і то лише в скотарських і пустельних районах. Та загаль тепер тільки 5-6 киргизів проводять кочове життя протягом цілого року. Одночасно посувається і колонізація, якою світи не занехайли. Понад 1 треті населення Киргизії становлять українці і росіяни. Ця колонізація насувається на Киргизію з двох боків з півночі від Петропавловська і Омська <coughs> натурального характеру, і з півдня від Алмати. <coughs> Веселенці з перенаселених районів Совєтського Союзу. До тих районів належало і многострадальний Львів, і національно настроєні українські терени Буковини і та Волині. На осібну увагу заслуговує виділення з Казахстану, Південної Східної Кусині і Киргизстан. Кара киргізи, що її замешкують, кочують по північних схилях Тяньшаня. Їх є не більше як 10% цілої киргизької маси. Відрізняє їх те, що вони не мають розголоси роз, розслоєння на верстви, не мають білої чор, чорної кости. Вони більш підприємчиві і відважні. Це є прекрасний матеріал по робленню випадів на сусідів Совєтського Союзу. В привітальній телеграмі, новостроєному Киргизстану, писав Сталін в 1925 році ваша країна, що одною частиною опирається на китайському Туркменістані, другою дивиться через Гіндукуш на Великий Індостан, займає спеціальне важне положення для справи розповсюдження совітських ідей на Сході. З цього погляду беручи, гірський цей край мусить одержати як найліпшу лучбу. В грудні 35-го року, в січні 36-го року, совітські пробойовики випробували автомагістралю Ош Хорок, що зв'язує Киргізію із східним помиром. Жаден верблюд, жадна каравана не могла досі в зимі дістатися з долини до поміру і його кордонів з Індією. Хоч і з певними труднощами совєтські автокольони таки довершили цього, приїхавши через цілий так званий гірський Бадахшан. Алмата, головне місто Киргизстану, сталася славним в совітах в 29-му році тим, що туди був засланий хворий Троцький. Опозиційний настрої лівчих елементів большевізму виявилося в тому, що до Алмати приїздили численні Проще большевиків, як до своєрідної меки. З огляду на те вислан Троцького далі до Царгороду. Сама Киргизія, як хваляться большевики, має колосальні запаси кам'яного вугілля, що, рахуючи сучасним споживанням вугілля, вистачило би цілої середньої Азії на тисячу років. Але є там і інші вартості, цікаві, може, для цілого цивілізаційного цивілізованого світу. В південно-східному куті Казахстану знаходить озеро Ісікуль і вищиться гора Хан Тегрі. Висота гори понад 7 тисяч метрів. Озеро Ісикуль, хоч 10 менше від Аральського моря, але по об'єму води воно більш від нього два рази. Коло цього озера, коло цієї гори, як твердять досліди англійських і кацапських знавців, сталася одна з найбільших трагедій людства. Загин країни Заратустри, Арії, звідси з-під гори Хара Хараїті. Тепер хантегри розсілялися арійці по Індіях, Південного Сибиру, Ірани і Європи. Тут постав мід грізної бурі, що є повнівним в Авесті і Рігведи. Сталося це не по геологічному, а потім і гідрографічному струсі. Це за часів розквіту Арії з Ісикульської долини випливала потужна ріка Сарасваті, теперішні ріки Туркестану, Сир і Амударія. Творили з неї єдиний семирічний басейн, що розбитий на тисячі каналів, орощував коло 10 мільйонів га, між іншим і теперішній голодний степ Казахстану. Висока долина Ісикулю осіла, витворивши замкнене озеро, а ціла система рік розпалася. Існує ріка Чу, що не випливає безпосередньо з Ісикулю і гине в пісках. Існує Сухе ложе, так звана Джандарі, що вказує шлях Сарасваті до Каспі, Існують дві окремі великі ріки Сир і Амударія, але без головної ріки. Сучасне населення Казахстану і Туркестану старається вирвати з піску і вітрів шляхом зрошуючих каналів, хоч трохи га родючої землі. Одно з цікавіших будівель недалеко від Ісікулю є. Чумиська гребля закінчена 2003-2004 року. Завдяки їй зрошено 12 тисяч га киргизьких совхозів. Взагалі по простій лінії від Ісикулю аж до лівого берегу Дону. Справа зрошування це найважніша справа. Коли закінчується там дома доба кочівництва, постане тільки одна культура культура зрошуючих каналів. Культура ця може бути тільки при великодержавній культурі, коли б ми шукали прикладів історії, то знайдемо їх у прадавніх культурах Месопотамії та в Єгипті фараонів. 22. Розшматування Туркестану. В Європі нема так історично давньої місцевості, як Туркестан із Бухарою, Хівою і Самаркандом. Це винятково багатий культуру край, що для нього Візантія, Кордоба, Делі і Пекін були однаково близькі. Складність традицій, звичаїв і відносин було більше, ніж в котрому-небудь з країв Європи. Не виключаючи Англію, зрештою тут були традиції панування над світом, спогади про світову державу Олександра Македонського та Мірляна пана цілої Азії. Трудно собі уявити більш органічно зав'язану людську спільноту, як Туркестан у 80-х роках 19 сторіччя. Власне тоді кацапські армії панували Туркестан, коли кацапські війська вийшли до Бухари, цього Риму ісляму. В очах азійського населення це був дійсно упадок Криму під ударами варварів. Були це варвари, бо християні, а буде Магомед, давно прогнали християн, кафірів з цих теренів. Були це варвари, бо колишні піддані. Це ж на окренах держави, держави Середньої Азії десь були. Московія, Ростівки, що платили їм данину, було це варвари, понищує культури, пересічний кацавський мужик. І в своєму відживленню, і в своєму побуті стояв далеко нижче, як пересічний узбек Бухарець. Боротьба з окремими повстанськими групами на терені теперішнього Узбеки, Таджики і Туркменістану тривало властиво до 1898 року. Туркестан це був край, що давав надвижку розходів в локальному бюджеті Кацавської імперії. В 1869-1902 роках дві третини з того бюджету йшло на воєнні цілі. Попросту в кожній місточку Кацапи тримали готово до бою військо. Туркестан був занадто органічний, занадто чужий, щоб його можна інакше опанувати. Тим часом кацапському урядові імпонувала ця спойність Туркестану і взагалі Середньої Азії, то простору мало що меншого від Європи. Деспотизм що традиційно панував в цій країні, полягав передусім в економічних підставах. Цілий край був величезним, штучно наводнюваним господарством. Для підтримування цього господарства мусив бути централістичний провід із силами штабами техніків водного будівництва. Тепер цілий край мав бути деспотично кермований одною економічною ідеєю. Вислові Кривошеїн, права рука міністра реформатора Столипіна. Третина цілої зрошеної землі Туркестану має піти під культуру бавовняника. Іригація мусить бути збільшена, адже водне багатство самої Амударії є рівне багатство Нілю. Доповідь Кривошеїна твердила, що кожний путь Туркенстанську пшеницю це конкуренція для Сибірської пшениці. Зате кожний пут туркестанського бововника це конкуренція для американської бавовни. А тому, що кожна тона туркестанської бавовни це удар по Америці, має цілий економічний устрій Туркестану наставитися на управу бавовника замість складного, дуже розгалудженого економічного життя. Згадати хоч би про судові і городині культури. Має бути монокультура. Ця одноманітність продукції краю мала б однородити і цілий його соціальний устрій. Ніде так не літувала кацапська адміністрація і податкові поборець, як в Туркестані. Наприклад, з самого тільки урожаю платив туркестанці одну третину як поземельний податок. До цього долучувалося систематичний грабіж земель, визиск робітників на чищарнях бавовняка і гноблення всякої промислової ініціативи з боку місцевого населення. Сама будова залізниць була наставлена на знищення і колоніальний визиск. Середньоазійською залізницею Красноводськ Самарканд знищили кацапи торговлю і промисел Хіви, що зосталося на узбоччі. Зате перепровадження Ташкентської залізниці висело на перше місце постачання бавовни. Пролетаризація краю йшла швидкими кроками. Аж вибухнула війна 14-го року. Це було проміном надії для туркестанців. В 16-му році розпочали вони великі повстання. В серпні 16-го року генерал-губернатор Куропаткін здушив це повстання, але при цьому здушенню мали кацапи стільки жертв, скільки їх впали за часів покорення цілого Туркестану. В грудні 17-го року в КО мусульманський конгрес, що виділив себе уряд для Коканду і цілого Туркестану. Крайцев мусив стати знов самим собою, адже не було в ньому і 4% кацапів. Крайцев звана ще Тураном, отже, батьківщиною всіх народів тюркського коріння від Байкалу до Адрії. Власне, прийшов хтось, хто хотів втілити пантуранську ідею в життя. Це був Анвар Паша, найславніший молодотурок у біч Кемаля. Анвар Паша по особистій розмові з Леніном і на його власну просьбу мав підбурити споріднені до турків народи Туркестану і повести їх через Афганістан на Індію під гаслом визволень народів Сходу. Кожний забог мав свою мету Анвер. Сподівався своїм рухам принаймні запобігти розподілові Туреччині, що й туди грозив. Бланк міркував, що Енверівським повстанням підірве могутність Англії, тим поспішить е, приспішництво революцію. Енвер Паша не був жадним прихильником большевізму. Перед Лєвіним! Пробував він втягнути в свою гру тупого Денікіна. В той час слабе націоналістичне бухарське правительство було офіційно в дорожніх відносинах із Москвою. В Бухарі прийняли Енвера в захваті. Там він, давніший воєнний міністр Туреччини, знайшов багато старих знайомих старшин. По двох тижнях Енвер Енвер зламав угоду. Він бачив безселість сирійського уряду в Туркестані, чому не мав використати ситуацію. Чому не мав би він перед походом на Індію стати володарем Туркестана? Врешті, як наступник Тамірляна і Джингісхана, завоювавши середню Азію, мог би він посунути і на захід. На жаль, пан турецький ідеалізм ошукав його. Дійсність виглядала інакше. Узбецька тюркська кер... кермівна верства зверодніла. Останню свою енергію винищила вона в повстаннях проти цара царської кацепі. Заклику до відновлення туранськості не почула трусливе духовенство мусульман. На таджиків покладатися не можна було. Мішанці сарти не мали бойових прикмет. Піднявши повстання на провінції, пішов Анвер на Бухару, але не взяв її до ну, Туркестана наступили більше і відділи Червоної армії в Бухарі, в Сузбекський Курултай під проводом чекістів, осудив національний уряд і встановив совєтський устрій. Енвер схоронився в горах Таджикистану разом із своїм відділом, міняючи часте місце постою 4 серпня 22 року, висічена кулеметами цілий відділ Енвера, Енвера разом з ним що боронився до останньої хвилі, так скінчив, скінчив основних новітньої тюркської держави. Зрештою, руху большевики розправилися по-своєму, нищили інтелігенцію з туранськими свободолюбними тенденціями. Джей Дідів, у повстанців басмачів нищили передовсім вождів, покидаючи ціянкові ці, ціянкалі до їжі, вбиваючи затройні гвіздки гві... цвяхів сідла, підсуваючи самозапальні гранати. Багато з патріотів узбеків втекло до Афганістану. Тепер совіти могли вже розпочати свою туркестанську совєтську політику. Ця політика спритніша від царської. Вони не старалися йти муром на чуже органічне життя. Підставою їхньої політики було розшматування. Кілька літ аж до 29-32 го рока тривала парцеляція ядра імперії Тамерлану. Совіти за підставу взяли тут національний принцип, протиставши його расовому. Повстали з давнішньої Кацавської середньої Азії, опріч згаданих Казахстану, Киргизстану і Карака Опаки, ще Туркменістан, Узбекистан і Таджикистан із гірським Бадахшаном. З них найважніша республіка Узбекистан, де осередковані 3 п'яті населення, дві третини залізниць, всі великі міста, 4 п'ятих бавовняка і 4 п'ятих промисловості Середньої Азії. Меж Узбекистану так окреслені, щоб якнайменше було стику з межами совітів. Узбеки на рід панів в перекладі, оточені з усіх боків. Змістом цілого життя турків-узбеків був досі іслям. Коли Меку звуть серцем ісляму, то Самаркан був головною головою ісляму. Бухара ж вишкіл мусульманського духовенства мало таке ж значення для світу тюрків, як Каїр для арабського світу. Царський уряд відібрав духовенство його до теперішні судові і адміністративні права. Совєтський уряд був гнучкіший. Спробував він навіть використати ідеї іслам, скликаючи, наприклад, з'їзд представників мусульманського світу. Справа йшла про підготовлення світової революції на мусульманських землях. Але з'їзд в Баку 20-го року і справа Енвера і невдачі коментарно в Єгипті, Індії, Афганістані змусили большевиків – покинути всяку надію на мусульманство. Проповідуючи безбожництво, знищили вони середньоазійський іслям. Уже в 33-му році зіставалося в Бухарі не більше як одну п'яту з давнього числа мусульманських конфесійних шкіл. Головну свою увагу звернуло совіти на викорінення самого поняття одності Туркестану. Великий Туран, як ідея, об'єднує землі від. Ороті Західного Сибир через Киргізію, Узбекистан, аж до Закавказького Азербайджану, задом аж до Царгороду. Носями тюркської одності є узбеки. Довший час співжили з ними таджики, що є, однак, арійського походження. Перше, що зробили совіти, це кликнували в 29-му році Таджикистан від Узбекистану. Таджики живуть росіяни по містах. Давніше це була верста купців, узбеки живуть масами. Нелегко було собі там викроювати Таджикистан, гірську місцевість на границі з Індією і Афганістаном. Все ж і в Таджикистані населення творить узбеки, а таджики десяту частину населення Узбекистану. Зрештою, таджики росіяни в Ірані і в Афганістані. Це спритні гнучки і малорелігійні люди. Совєтська Москва легко серед них знаходить послуг і помощь, спираючись на них в сфері поліційної адміністраційної, вживають їх тепер совіти і в культурній політиці. Висувають вони твердження, що продавня культура Туркестану арійська, а не тюркська. І тому перше місце належить навіть в Узбекистані таджикам, народові арійського походження. Таджики гірського Бадахшану користають із спеціальних совітських пільг. Вони тільки звільнені від податків, але рікрічно совітські каравани постачають їм харчі. Все потрібно до господарчого життя. Про таке відношення тільки можуть мріяти обідрані совітами киргізи і узбеки. Таджики Бадахшану мають також прекрасні школи, шпиталі і народні думи дороги до хорого і помірського посту, щораз ліпші під оглядом комунікаційним. Таємниця цього райського краю є проста. Єрський Бадахшан Такжики є вколоноване поміж Афганістаном, Індією і Сіньцзян. Населення там то аванпост у системі совєтської пропаганди. У школах тих учаться не тільки таджики, але й афгані, індуси і китайці. Зрештою, цілий південні межі Туркестану що є одночасно і південними межами світів Є шляхи експансії на південь, на Афганістан та Іран. Осередком підготовчої акції є ГПУ в Ташкенті. Завданням ГПУ є цілий час утверджуватися серед племен Південного Афганістану, здобувати прихильність населення Південного Ірану. Це має пояснення найріжніших пограничних інцидентів, зав'язаних не раз великим розмахом взяття Мазар і Шерефе в 29 році. Третя республіка Туркменістан з історичним містом Мервою, владикою світа, теж має велике значення в прониканню совітів на південь. Шоста частина туркменів живе в Ірані в Афганістані, розшматувавши ядро Туркестану зручним використанням національних і культурних суперечностей. Совіти поставили під знаком запитання самобудучність будучність турських народів. По 20 роках совєтського панування стоять вони перед обличчям історії більш нищені, як по 100 роках боротьби з цар царатом. Так, пригадаємо смутне передбачування Кемала Ататюрка, що є можливість упадку туркестанських народів. Одні з них, твердив він, зрусифікуються, другі стануть персами, треті китайцями і згубляться національно. Поминувши культурне і ідеологічне нищення, грозить туркестанським народам і фізичне знищення. Бо совіти продовжують великим розмахом заповіт Кривошина, впроваджуючи монокультуру бововняка. Здавалось би, що успіхи в цій ділянці не повинні нищити краю. Середня Азія зробила величезний срок в індустріалізації від ручної праці збиранню бавовни до тракторів іригаційних машин і машин до збору бавовни. В Ташкенті створена центра централю найрізнорідніших досвідних і водомірних станцій. В 31-му році збори Бовняка виносили навіть одну третю частину всіх зборів СДА. Тим часом в тому самому році вияснилося, що збори в Туркестані були менше наполовину від передбачених. передбачених. Не дописали власне державні колективи. Пізніше виявилося, що легкодушне плановане наводнення було ризикованим в практиці, частіше давало замість добрих жнив цілковите знищення культури. Найгірше ж вийшли на тому самі туркестанці, довільники монокультури. Уже в першій п'ятилітці витіснили плантації бовняка з іригаційних просторів всі інші культури, що мали важне, харчове значення з з Сибиру, що мало плинути безперервним потоком, спеціально збудованим. Турксібом. Залізниця на півтори тисячі кілометрів, що зв'язує Туркестан з Західним Сибиром. Не надійшло так, як було плановано. Не надходило збіжжя в тій кількості, як було потреба, і шляхом Аральського моря. Там колись традиційно відбувалося переладунок вольського збіжжя на сир Дарінської пароплави. Від 32 року року Кацавський вираз. хліба не хватає стався найбільш розповсюдженим виразом у Туркестані. В державі Совєтів в останніх роках не забракло великих планів щодо Туркестану. Згадаємо хоч би про плановані 2000 кілометрів нових залізниць, як Чардуй Емба Астрахань. Однак видно з усього, що до планів цих немає капіталовложення, Занищений і найважніший капітал, який мала тотальна держава совітів охота до праці. Оскільки в Сибіру, в сусідньому колоніальному просторі, забракло розгулом до розбудову комбінату урал ось тільки зле стоїть справа із розбудовою монокультури бавовни в Туркестані. Населення не має стимулу до енергії, до ініціативи зусиль у праці, населення винищене морально і фізично. Не допомагає і відкликування з адміністраційних місць Туркестан, таких провідників, як Голощин, Голощокін за свою жорстокість і деспотизм, прозваний фараоном степів. Уже в 32-му році справляли киргізи і узбеки враження на безстороннього мандрівця народів, коли ще кремезних і самовпевних, а тепер заламаних в своїй силі. Народи Туркестану, а особливо узбеки, устами своїх письменників, інтелектуалістів висловили найбільш трагічний і людський протест проти нищення їх совітами. Самим краю не переводяться ремінісценції пантюркизму. З цього боку Туркестан має багато схожості з Україною. Та саме, як і там, постають тут найріжнородніші національні ухали і вияви безсоромного шовінізму і тому подібне. Подібне як е, скрипник у Харкові. Закінче самогубством у Ташкенті теж визначний комісар Гігір Алі на знак протесту проти нищення власного народу. Кінчать розстрілами поети червоного пера Узбекистану, як і українські поети Харківської вапліте, однаково, як і українські патріоти. Прокляне туркестанці льодове пекло північної Кацепі і Сибири, коли їх жене на заслання совєтська Москва від часу пресу, преса Москви, осуджує прихильників пан Туранської ідеї в Туркестані. Без сумніву, йдеться має там своїх прихильників, але ще довгий довгий час турські народи Туркестану не будуть могти впровадити цю ідею в життя, стати осередком пан турецького руху. Туркестан є занадто розшматований. Шлюс.